الله میفرماید الحمد لله الذي خلق السماوات والارض إن في شرک تصرف است تمام محامد تمام تعریفات اون تعریفاتی که لایق الوهیت هستند لله برای الله هستند الذي خلق السماوات والارض این دلیل است دلیل اینکه اون اله است دلیلش اینه که او خالق است الذي خلق السماوات والارض همان ذاتی که خالق آسمانها و زمین است وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور چی میگه اون که شما در خلق السماوات والارض خاندید خالق جواهر است جعل الظلمات والنور خالق اعراض هم هست تنها خالق جواهر هم نیست خالق اعراض هم هست عرض میدونید عرض یعنی ما یقوم بالغیر خودش به تنهایی دیده نمیشه در قالب غیر فهمیده میشه و جعل الظلمات و النور پس خالق همه الله است وقتی که خالق همه الله است چرا بعضی ها تعدی و تجاوز میکنند که خالق او را میدانند ولی متصرف و مدبر او را نمیدانند ثم الذين كفروا بربهم یعدلون سپس کسانی که کفر کردند به توحید رب یعدلون اینا چی میکنند؟ یعدلون دو معنا داره یکی یعدلون از عدل است عدل یعنی برابری همسری دیگران را همسط خدا میدانند همسط برابر خدا میدانند یعنی بندگان خدا را برابر خدا میدانند مثل خدا میدانند این یک معنی عدل است چه یعدلون هست که از عدل گرفته شده معنی دومش از عدول گرفته شده عدول یعنی تعدی یعنی تجاوز از حد گذشتن در حق ربشون از حد می میگذرند یعنی در عبادت پروردگار در تصرفات پروردگار تجاوز, تجاوز کننده هستند بندگان خدا را مثل خدا عبادت می کنند مخلوق خدا را عبادت می و اونها را مدبر و متصرف می دانند صفات خدا را بنا می دانند در حالی که هو الذي خلقكم من طين الله آن ذاتی است که شما را آفرید از گل آفرید قبلا گفتیم جای خاک است جای گل هست جای گل كم مراحل مختلف را الله در نظر گفته ثم قضا اجلا سپس فیصله کرد برش میں اجلی این قیامت صغراست اجل یعنی موت من مات فقط قامت قیامته و اجل مسمن عنده این قیامت کبراست یک مدت دیگری مشخص است نزد فقط پروردگار نزد کسی دیگر نیست ثم انتم تمترون سپس با وجودی که همه چیز را او برنامه ریزی کرده اما شما چقدر نمک نشناس هستید که تمترون شک میکنید تمترون البته دو معنا دارد یکی از مریه هست به معنای شک تشکون من المریه یکی از مراع مراع به معنی جدل جر و بحث کردن او تجادلون تمترون يعني تجادلون من المراء إن ثم استبعاد است یعنی يعني خیلی بعید از انصاف است بدور از انصاف است که شما شک میکنید یا شما باز هم جر و بحث میکنید و هو الله فی السماوات و فی الارض اون الله است که در آسمان ها اون الله است و در زمین هم همو الله است اینجا معنای الله چیه وصف مشهور یعنی فاعل کننده انجام دهنده متصرف گرداننده به این معنی است هم در آسمان مدیر و متصرف و گرداننده تمام امور کلی و جزئی به دست او است در زمین هم هاکذا به دست کسی دیگه نیست این بیان چی هست بیان قدرتش کمال قدرت یعلم سرکم بیانه كمال علم يعلم سركم وجهركم ميدانة از مخفيات شما وعلنيات شما ويعلم ما تكسبون ميدانة آنچه که کسب میکنید انجام ميدهيد وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الله مي میفرماید إن ادعاهاي كما مي میکنیم برای این ادعاها آیات دلائل نشانات داریم اما اینجا سرزنش میفرماید از این قوم ناسپاس که هر آیه‌ای برای اونها میآید اینها اعراض میکنند هر نشانی میآید جدل میکنند یا او را سحر میگویند یا چیزی دیگه و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم نمی آیت پیش آنها هیچ آیه از آیات رب الا کانو عنها معرضین مگر اینها از اون آیات اعراض کننده هستند این درجه اول گمراهی اعراض درجه دوم تکذیب بعد از اعراض تقسیم میکنند فقد كذبوا بالحق لما جاءهم همانا تکذیب کردند حق را وقتی که حق پیش اونها آمد ببین حق به چه معنا هست در قرآن مجید کلمه حق زیاد میآید حق به معنی اظهار حق هم میآید الا بالحق وقتی که میآید اونجا به من اظهار حق می آید و دوم حق به معنی سخن صادق سخن راست در مقابل کذب هست سوم حق به معنی ظاهر و واضح آشکار هیچ خفای توش نیست اینجا به معنی سوم هست فقد کذبوا بالحق لما جاءهم اینا تکذیب کردن مسئله را که واضح مسئله مسئله توحیده واضح هست روشن است توحید را که حق میگویند چون واضح است با عقل سلیم سازگار است تکذیب کرده اون حق را وقتی که پیششون آمد سمره تکذیب فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون درجات گمراهی را اینجا گفتیم درجه اول اینجا اعراض بود دوم تکذیب سوم اینه استهزا نه تنها تکذیب کردن مسخره هم کردند عذاب را تکذیب نکردن مسخره کردند قیامت را تکذیب نکردند مسخره کردند توحید را مسخره کردند نبوت را مسخره کردند اها اولای من بیننا از بین این همه آدم ایشون لذا هر چیز را مسخره کردن تکذیب محض نبود لذا الله می میفرماید فسوف یاتیم ان قریب میآید اخبار امت های بعد مراد از اخبار چی هست مراد از انباء اخبار عقوبات دنیوی و اخروی اون عقوبات دنیوی و اخروی که برای اقوام گذشته آمده و می آید اخبارشون می آید برای اینها هم می آید حالا تخویف دنیوی الله میفرم بعد از اینکه اینها اعراض کردن تکذیب کردن استهزا کردن حالا ببینند امتهای گذشته را یک مروری بکنند چقدر هر ما هلاک کردیم الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن آیا نمی بینند چقدرها را ما هلاک کردیم قبل از اینها از قرون متمادی مکناهم فی الارض الله می فرماید ما اونها را تمکین و قدرت دادیم در زمین به اون انداز قدرت دادیم که ما لم نمکن لکم ما شما را اون قدرت و اون تمکین ندادیم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا تفصیل اون تفصیل اون تمکین اون قدرت اون مال و سرمایه وارسلنا السماء عليهم مدرارا ما فرستادیم آسمان را بر اونها مدرار یعنی پیاپی زیاد اباران بر اونها ریخت و جعلنا الانهار تجری من تحتهم ما قرار دادیم نارها را که جاری بود از زیر پایهای اونها از زیر های اونها باغات اونها فاهلكناهم بذنوبهم اما اون انسانها را با وجود اون همه امکانات ما هلاک کردیم به سبب گناهانشان و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین و ما ایجاد کردیم بعد از اونها درست کردیم بعد از اونها قرن دیگر نسل دیگر یعنی در یک قرن یک نسل دیگر آمد انسانهای دیگر آمدند امروز هم که قریشی ها بر قدرت و دبدبه خودشون هستند فردا میروند یک قرن دیگه آید حالا پانزده قرن گذشته لذا الله بیپروا هست در هر قرنی جارو می زند این زمین را پاک می کند اون انسان های اولی نیستند نسل جدید هستند بس خوشا به حال کسی که از این عبرت میگیرد و دستورات خدا را جزئی به جزئی اجرا می کند خب این هم بیان فسادات اونها بود و هم بیان چی بود؟ بیان تخویف بود بیم دادن از عذاب دنیوی اما مشرکین یه سری شبهاتی داشتند خواستهایی داشتند که الله تعالی اینجا خواسته اونها را مطرح می کند در طول این سوره تنها اینجا نه هفت تا از خواسته های اونها معروف هستند اینجا هم هستند در سوره فرقان هم هستند الله تعالی به اونها جواب میده خواسته اول این هست که میگویند چرا کتابی نمی آورد برای ما تک تک نامه نمی آورد خصوصی روی کاغذ روی ورق که ما لمس کنیم و ببینیم که این نامه را از آسمان آورد وقالوا لن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه ما باید ببینیم کتابی را که شما برای ما آوردید بخوانیم به نام ما باشه به عنوان ما باشه از ما دعوت بشه <laughs> بلا تشبیه همینطور که برای عروسی کارت میفرستند که فلانی شما دعوتید با خانواده تشریف بیارید اینا این چنین انتظاری داشتن برای اونها کارت دعوت صادر بشه دوم می گفتن که اگر پیغمبر هستی برای تقویت شما به عنوان بازوی شما چرا یه فرشته نمیاد فرشته بیاد که فیکون معه نظیرا اونم همراه با این چی باشد نظیر باشد همونطور که این ما را میترسن از عذاب خدا اونم ما را بترسانه ما ببینیم سوم این ستا اینجا در این آیه هست این ستا را عرض میکنم بقیه در رکوهای بعدی میاد سوم چرا خود فرشته به عنوان پیغمبر نمیاد چرا خود فرشته به عنوان پیغمبر نمیاد الله تعالی جواب میده اولی را جواب میده الله میفرماید که اگر ما کاغذ بیاریم نامه بفرستیم شما لمس کنید باز هم کسی که در دلش اراده ای نباشد برای ایمان اراده ای نباشد برای رجوع الله انابت نباشد و در دل صرفا تعصب باشد انات باشد زد باشد اینا همه بهانه هست اون کاغذ را ما بفرستیم هم ایمان نمی آورند الله می فرماید ولو نزلنا عليك کتابا في قرطاس اگر ما نازل کنیم بر شما کتابی مکتوبی که در کاغذی باشد فلمسوه به ایدیهم لمس کند آن را به ایدیشان احساس کنند ببینند دست بزنند لقال الذین كفروا ان هذا الا سحر مبین البته میگویند کسانی که کفر کردند نیست این مگر جادوی آشکار جادوی آشکار است و فرشته بحث فرشته چرا در کنار شما فرشته نمیاد و چرا اصلا فرشته به عنوان پیغمبر نمیاد یکی به عنوان بازو به عنوان کمکی دوم به عنوان پیغمبر الله عزوجل میفرماید فرشته که بیاد علامت خوبی نیست فرشته که بیاد و ظاهر بشه فرشته میاد عذاب میاره او که بیاد لقضی الامر کار تمام میشه فیصله میشه و بعد الله میفرما اگر اصلا فرشته بیاد فرشته نمیتونه به شکل فرشته بیاد چون انسان تحملش را ندارد انسان ظرفیتش را ندارد که فرشته را ببیند عرض کردم لطافتی که فرشته دارد با اون لطافت انسان اصلا نمیتونه ببیند و اگر بیاید به شکل انسان بیاید وقتی به شکل انسان بیاد هر چه سوگند بخوره من فرشتم شما میگی نه فرشته نیست انسانه بعضا به شکل انسان میاد چه فایده ای داره آمدنش الله میفرماید وقالوا لولا انزل عليه ملك میگوین که چرا نازل نمیشه بر او فرشته فرشته با اون میاد که ای فیکون معه نذیر در سوره فرقان آمده ولو انزلنا ملکا لقضی الامر اگر ما فرشته نازل کنیم که بیاد در کنار پیامبر امر فیصله میشه یعنی فرشته میاد همون طور که برای حضرت لوط آمد فرشته میاد برای عذاب میاد لقضی الامر امر فیصله میشه ثم لا ينظرون سپس اینها بعد از نزول فرشته هیچ مهلتی داده نمیشوند و اینکه چرا به عنوان پیغمبر نمیاد ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا اگر ما اون پیامبر را ملک قرار بدیم اگر پیامبر به عنوان فرشته بیاد لجعلناه رجلا ما اون را رجل قرار میدیم انسان قرار میدیم اون وقت وقتی که به شکل انسان باشد قاطی میشه خلط میشه وللبسنا علیهم ما یلبسون ما قاطی میکنیم خلط میکنیم بر آنها ما یلبسون چیزی که اونها در اون واقع بشن در لفظ واقع میشن در اختلاط واقع میشن یعنی برای اونها مبهم میماند هیچ وقت نمیگوین تو فرشته ای میگن تو انسانی او نمیتونه به به شکل انسان بیاد چه به شکل فرشته بیاد خب پس این سه جواب شد جواب های سوالات دیگه بعد میاد اما بعد از این سه جواب با وجودی که این جوابات داده میشد و واقعا هم قانع کننده بود اونا باز هم ایمان نمی آوردند باز هم رسول الله را ناراحت می حزین می جوش میزد رسول الله الله عزوجل اینجا به پیامبر محبوبش میگه تسلی میده میگه ای محبوب من ای حبیب من تو چرا ناراحتی شما اولین کسی نیستید که شما تکذیب شدید اولین کسی نیستید که شما را مسخره میکنند انبیاء قبل از شما هم مسخره شدند لذا الله تعالی نازل فرمود به وقتش اون چیزی که اون را مسخره میکردن خصوص مسخره میکردن چرا؟ عذاب را تا رسول الله می گفت که عذاب میاد می گفت متى متى هذا الوقت و می میگفتن که زود بیار عذاب را ما فرصت نداریم منتظریم زودتر بیاد و تمنا می کردند حتی جلوی پیغمبر دعا می کردند اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم سنگ ببار بر ما عذاب بیار برای ما اینقدر جری اینقدر بیباک الله می فرماید ولقد استهزئ برسول من قبلک همانا استهزا شدند انبیا و رسولک قبل از شما بودند اما نتیجه فحاق بالذین سخروا منهم فرود آمد نزول کرد به انهایی که مسخره کردند آنها را سخیرو منهم من به من بعض ای سخیرو بهم آنایی که مسخره کردن رسول را مسخره کردن مؤمنین را فرود آمد بر آنها چی فرود آمد ما کانو بهی یستهزئون آن عذابی که آن عذاب را مسخره کردن لذا عذابی که مسخرش میکردن فرود آمد نزول کرد شما نگران نباش برای اینها هم میاد دیر نمیشه لذا شما تبلیغ را ادامه بدهید شما وظیفت را ادامه بدهید در آیات گذشته بعد از پاسخ بعضی از شبهات که این شبهات در رابطه با رسالت بود چرا فرشته نمیاد به عنوان معین به عنوان پیغمبر چرا نامه خاص صادر نمیشه الله فاسخ دادند و بعد تسلی برای رسول الله بود که اینها اگر در گذشته اگر الان شما را استهزا می کنند مسخره می کنند ایمان نمی آورند در گذشته هم بوده شما نگران نباشید بعد از این الله تعالی تخویف دنیوی بیان می فرمد قل سیرو فی الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين به آنان بگو سیر کنید در زمین سپس ببینید انجام و عاقبت تکذیب کنندگان قبل از شما چی بود اونا تکذیب کردن مثل شما خداوند چه بلاهایی بر اونها آورد اقوام زیادی بودند اطراف مکه هم بودند در مسیر مکه به شام در مسیر مکه به یمن در خود یمن در شام خیلی از این اقوام بود بعضی ها که عرب ها می شناختند شنیده بودند از احوال اونها اطلاع داشتند به همین خاطر الله تعالی بیشتر اونها را ذکر می فرماید یعنی اقوامی که برای اونها معروف بود از قبل شناخته شده بودند مثل عاد و سمود تا نگویند که اینا خلاف است اینا افسانه هست لذا الله دعوت به سیر میده معلوم میشه که سیر و سفر خوبه پسندیده هست حالا سفر حتی سفر تفریحی ولی اگر در همون سفر تفریحی انسان این نکته را مد نظر داشته باشد یعنی بلاد را ببیند شهرها را ببیند و همین که از انجام انسانهای پیشین و گذشته بالخصوص مکذبین و مجرمین انسان درس بگیرد این عبادت میشه سفر چه تجاری باشه چه سیاحتی باشه اما سفر مذهبی از همه بهتره سفری که انسان برای حج میره برای عمره میره برای ارشاد میره برای طلب علم میره تعلیم علم میره اینا سفرهای مذهبی هستند همه سفرها خوبن برای تجاری خوبه برای استعلاج برای تفریح هم اشکالی نداره ولی این مد نظر باشه الله تعالی می فرماید قل سیرو فی الارض ثم منظرو سپس اونجا ببینید کیف کان عاقبت المکذبین عاقبت و انجام تکذیب کنندگان قبل از شما چی شد قل لمن ما في السماوات والأرض این دلیل عقلی اعترافی هست بگو برای چه ذاتی هست تمام آن تصرفاتی که در آسمان ها و زمین هست قل لله جواب واضح هست اونها از خجالتی جواب نمیدن شما بگو فقط و فقط برای الله است اما کتب على نفسه الرحمه این ترغیب است اون الله با وجود همه تصرفات و اختیارات بر خودش رحمت نوشته او الرحمن الرحمن الرحیم هست نه بر خودش رحمت نوشته رحمت برای تایبین از شرک حالا این ترغیب هم از جواب سوال هم هم است جواب سوال از این جهت که خب کسی بگه که اینها این همه تکذیب تمسخر استهزا چرا خدا عذابشون نمیده چرا عذاب این همه تأخیر حتی خودشون میگن بیا عذاب بیار کسی به ما بگه بزن تو گوشم ما معطل نمی کنیم میزنیم وقتی عصبانی بشیم چرا اینها خودشون به خدا میگن که بزن خدا بازم نمیزنه جوابش اینه کتب على نفسه الرحمه رحمت الله غالب است الله بر خودش بر ذاتش رحمت نوشته این مهلت دادن هم بیانگر چی هست رحمت الله است الله رحمان است پس زود مؤاخذه نمیکنه همین بندگان نالایق را هم میخواد عذاب بده با تاخیر بده فرصت بیشتر بهشون بده همین هایی که خودشون عذاب میخواد اما عذاب اصلی این که گفتیم سیرو فی الارض ثم منظرو این نیست این عارضیه این تمام شد و رفت لیجمعنکم الى یوم الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فی سوگند به خدا الله اونها را جمع کند به روز قیامت الى یوم القیامه فی یوم القیامه در روز قیامت که هیچ شکی در وقوع آن روز نیست الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون آنهایی که در خودشان را جان خودشان را در خسار واقع کردند فهم لا یؤمنون اونها ایمان نمی آورند انادن ایمان نمی آورند بس اونها قابل هدایت نیستند وله ما سکن فی اللیل والنهار بعد از اینکه عذاب ذکر کرد اشاره به عذاب کردند هم دنیوی هم اخروی اینجا الله عز وجل باز هم دلیل عقلی وله ما سكن في الليل والنهار فقط وفقط برای الله لا لغیره ما سکن فی اللیل و النهار آنچه که در شب سکونت و آرامش دارد و در روز آرامش ندارد این از قبیل علفتها تبنا و ما انماردن هست و ما نشر فی النهار فعل مقدر است وله ما سکن فی اللیل و ما نشر فی همه در اختیار الله است برای شما هم در شب آرامش میاره در روز جست و خیز و فعالیت این همه برای خداست و هو السمیع العلیم اون سلیم سمیع هست السمیع بنداء المحتاجین العلیم باحوال المسترین هر چی که نیاز دارید در شب صدایش میزنید در روز فریاد میزنید مشکل دارید او میشنود فقط از او بخواید از کسی دیگه نخواهید و بعد از اینجا ببین دلایل را تا اینجا خاندیم باید چیکار کرد با وجود این همه دلائل باید چه رویه ای را گرفت باید چه کاری کرد الله عزوجل بعد از این طریق تعلیم را بیان میفرماید اولا که غیر از خدا کسی را به عنوان کارساز ولی حامی پشتیبان انتخاب نکنید فقط الله را حامی خود بدانید این اولین چیزی که بعد از این دلایل هست این طریق تعلیم تا چندین آیه ادامه دارد قل اغیر الله اتخذ ولیا بگو آیا غیر از الله اتخذ ولیا من کارساز بگیرم برای خودم من مشکل شاہ انتخاب کرم برای خودم در حالی که فاطر السماوات والارض این معنی اتخاذ غیر است نمیتونم دیگران را ولی و حامی و پشتیبان بگیرم چونکه فاطر السماوات والارض آن اللهی که اون الله از ابتدا خالق آسمان ها و زمین است و این ایمان اول دوم و هو یطعم آن اللهی که و هو یطعم او میخوراند او به همه خوراک میده غذا میده معنی سوم ولا یطعم او خودش طعام داده نمیشه بی نیازه نیازی به طعام نداره مثل ما جز محتاجی نیست اما بقیه همه محتاج هستند دوم طریق تعلیم دوم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم همانا من امر شدم من دستور داده شدم از سوی او ان اکون اول من اسلم اینکه من باشم اولین کسی که تسلیم می شود ولا تکونن من المشرکین ای قیل لی مقدر است و به من گفته شده که ای پیامبر من هرگز هرگز نباش تو از مشرکین لذا این دستور به من داده شده این طریق تعلیم رسول الله برای تعلیم ما میگه سوم قل انی اخاف ان عصیت ربی بگو همانا من میترسم اگر نافرمانی کردم ربم را تفسیر جلاله نوشته به عبادت غیره چطور نافرمانی کردم کسی غیر از خدا را عبادت کردم میترسم عذاب یوم عظیم از عذاب روزی بسیار بزرگ روزی بسیار بزرگ از اون میترسم کیفیت عذاب من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه هر کسی که برگردانده شود اون عذاب از او در اون روز منصرف بشه برگردانده بشه و به سمت دیگر رخش را برگردانند خدا بر او رحم کرده و ذلك الفوز العظیم این هست رستگاری فوز المبین رستگاری آشکار این یعنی چه؟ زیرش بنویسید یعنی نجات از عذاب زیر ذالکه این نجات از عذاب رستگاری آشکاری هست خب، الله تعالی همه مارا نجات بده لذا کسی که از عذاب الهی رهایی یافت فوز مبین برای او هست و اگر او بخواهد فقط او میتواند دیگه کسی نیست کار پیر و پیغمبر نیست که مارا نجات بده فقط الله بإن دليل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو أجب به الله اگر برسد به تو الله به يعني یعنی برساند الله به تو ضرری با یمسسک رسی می کند متعدی می کند فلا کاشف له الا هو دور کننده اون ضرر نیست مگر خود او فقط او هست که ضرر را دور می کند و این یمسس که به خیرین اگر برساند به تو خیر او فهو على کل شن این فهو علی کل قدر، قدیر علت هر دو جزاست این جزاش مقدر است ذکر نشده آیه دیگر این را گفته تفسیر کرده القرآن یفسر بعضه بعضا و این یمسس که به خیر فلا راده لفضله هیچ کسی نیست که فضل الله را رد کند فهو على كل شيء قدير این علت العلت هست و دلیل علت هست پس او بر هر چیزی قادر هست و هو القاهر فوق عباده و او هست قاهر یعنی غالب مسلط بر بندگان به اعتبار قدرت او مسلط است و هو الحکیم الخبیر اون شعن و جایگاه قدرتش هست این شعن و جایگاه علمیش هست و هو الحکیم الخبیر اما اون حکیم است خیلی حکمت داره کارش و از هر چیزی خبر دارد بله قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم بگو چه چیزی بزرگتر است از نظر شهادت یعنی بزرگتری شهادت چیه بزرگترین گواهی کدوم گواهیه گواهی الله قل الله شهید بینی و بینکم الله گواه است بین من و بین شما و اوحی الی هذا القرآن این شهادت الله است خدا گواهی میده و اوحی الی هذا القرآن به سوی من وحی شده این قرآن به سوی من از سوی الله وحی شده غرض ایحا چیه هدف وحی چیه لانذرکم به و من بلغ تا که به وسیله این بیم بدهم بترسانم شما را و هر کسی که این قرآن بهش برسد و هر کسی که این قرآن بهش برسد از اینجا دو مسئله استنباط میشه یکی اینکه قرآن مجید فقط برای مخاطبین اولین نبود و من بلغ هر کسی که بیش برسه شما در اول سوره جمعه هم خواندید یعلمهم الكتاب والحکمه خداوند پیغمبر را فرستاده که کتاب و حکمت تعلیم میده شما را و آخرین لم لما یلحقو بهم امت های بعدی را که هنوز ملحق نشدند اونجا هم همین مطلب بود اینجا هم هست تا به وسیله این قرآن بیم بدهم شما را و تمام کسانی که این قرآن به اونها برسد بعدی ها را این یک نکته نکته دومی که از اینجا مستفاد میشه گرفته میشه اینه که از این آیه ختم نبوت همچی میشه اثبات میشه چون که هر پیامبری که کتابی آورد و خودش آمد تا زمانی که خودش حیات داشت و خودش در میان اونها بود وقتی که او رفت خداوند پیغمبر دیگر فرستاد اما این و من بلغ معلوم میشه دیگه خدا نمیفرسته لذا ختم نبوت را هم علما از اینجا استدلال کردن و بعد با توجه به این علم و به این قدرت و به این حکمت که بیان شد و به این دلائل عقلی اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى با وجود این آیه شما گواهی میدهید که همراه با خدا معبود دیگه باشد معبود دیگه در صورتی میشه که همین علم و همین قدرت را داشته باشد آیا گواهی میدهید؟ هنا سکوت قل لا اشهد بگو من گواهی نمیدم من فقط گواهی میدم که اشهد الله لا اله الا الله این اینجاست قل انما هو اله واحد جز نیست که آن ذات معبود یگانه هست هیچ کسی به جز او نیست واننی بریء مما تشرکون همانا من بیزار هستم از آنچه که شما شریک می سازید با اونها را با خدا من از معبودیت اونها بیزارم نه اینکه از خود اونها چه بسا در میان اونها صالحان هم بودند مثل عیسی علیه سلام از معبودیت اونها بیزارم که اونها شریک خدا باشند به اعتبار معبودیت من بیزارم اعلام تبری میکنم الذین آتیناهم الکتاب اینجا سرزنش بر اهل کتاب و شاید این سوال هم ایجاد میشه که وقتی که این چنین هست چرا اینایی که عالم به کتاب خدا هستند عالم به ادیان گذشته هستند و خودشون را پیروان انبیاء گذشته میدانند اینها چرا مثل شما نمیگویند در اینها هم دو خدا هست و سه خدا هست و تسلیس هست و فلان هست الله میفرم اونها این مطلب را میدونن یعرفونه یعنی این توحید را میدانند این بحث توحید را میدانند کما یعرفون ابناءهم همان گونه که فرزندان خودشون را میشناسند در میان صد تا فرزند یک پدر فرزند خودش را از دور میشناسه اون فرزند منه اصلا از جلو نه از پشت ببینه هم میشناسه از گوشهاش میشناسه از نوع رفتارش میشناسه لذا اینها هم این مسئله توحید را چنان میدن ببینید شما قبلا خاندید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم اونجا ما تفسیر کردیم یعرفونه منظور رسول الله بود چونجا بحث رسول الله بود سوره بقره بود نه بعد از بحث قبله چون شبهاتی در رابطه با رسالت اونجا بود اونجا همین آیه آمد اونجا تفسیر کردیم یعرفونه این پیامبر را میشناسن کما یعرفون ابناهم اما اینجا بحث رسالت نیست اینجا بحث چیه توحید است لذا اونجا اون تفسیر مناسبه اینجا این تفسیر هر جا زمیرها به یک جا نمیره کسانی که ما به اونها کتاب دادیم یعرفونه میدانن این مسئله را این مسئله گذشته که قل انما هو اله واحد معبود یکیه میدانن کما یعرفون ابناءهم اما الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون آنهایی که در خسار واقع کردند خودشان را اونها ایمان نمی آورند و در ادامه این زجر الله تعالی بر همین علما میفه از اینها ستمگرتر از اینها ظالمتر نیست که بر خدا افترا میگوید افترا اونها بر خدا چی بود همین ساختن شریک و شرکا برای خدا یکی را میگم این را خدا به فرزندی قبول کرده هر یهودی ها هم میگفتن مسیحی هم میگفتن به فرزندی یا فرزند حقیقی خودش یا متبنا هست نیابت بین داده او را فریاد بزه اینا افترا بودند و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ را افترا دروغ او کذب بآیاته یا تکذیب میکند آیات الهی را توحید را انکار می کند رسالت را آیاتی که در اثبات توحید و رسالت هستند انه لا یفلح الظالمون همانا شان این است که این نو ظالم ها این نو مشرک ها چون اینا شرک میکنن اینا رستگار نمیشوند و روز قیامت همین کسانی که با خدا شریک میسازند الله تعالی اینها را از اینها مطالبه میکند بیارید شرکا را اینایی که شما شریک من قرار میدادید کجا هستن بیارید ببینید نه چه جواب میدند اینجا در دنیا بلبل زبانی دارند در دنیا استدلالات غلط میارند سفسته میکنند اونجا کم میارند و یوم نحشرهم جمیعا روزی که ما حشر میکنیم جمع میکنیم همگی را هم عابدین را هم معبودین را ثم نقول للذين اشرکو سپس ما میگوییم به کسانی که شریک ساختن با خدا شرک کردن این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کجا هستن شریکان شما آن شریکانی که شما اونها را میپنداشتید شریک میپنداشتید شریک میپنداشتید ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا سپس فتنه اونها نخواهد بود فتنه به چه معنا هست فتنه به معنای اینجا منظور جواب هست پاسخ هست دیگه جوابی ندارند چرا خداوند به جواب میگه فتنه چون جواب دروغین است جواب دروغین هست تفسیر مدارک علامه نصفی نوشته ثم لم يكن جوابهم إلا آه، جوابهم إلا أن قالوا فتنتهم يعني چی؟ جوابهم فسمى فتنه لأنه كذب جواب را فتنه میگه چی چی؟ چون که دروغ میگند لذا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا جواب دیگه ندارم بعضی ترجمه کردم فتنتهم فریب اونها ولی خدا را کی میتونه فریب بده خودشون را فریب میدهند وما یخدعون الا انفسهم الا ان قالوا مگر از فرد وحشت و حیرت میگویند والله ربنا ما كنا مشرکین قسم به خدا اون خدایی که رب ماست ما شریک نساختیم ما كنا مشرکین ما اصلا شریک نساختیم کسی را مثل اون آیه هست قالوا ضلوا عنا شما خاندید بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بر اساس یک تفسیر البته مثل اون آیه میشه ما در دنیا هیچ کسی را صدا نزدیم غیر از خدا از هیچ کسی کمک نخواستیم الله میفرمان انظر کیف کذبوا على انفسهم ببین بر خودشون چطور دروغ میگویند به نفی شرک تفسیر جلال نوشته به نفی شرک یعنی ما شرک نکردیم چه دروغی اصلش اینه که وضل عنهم ما كانوا يفترون اینها گم میشه ناپدید میشه عنهم از اونها از اونها یعنی ان نصرتهم منظور هست از یاری اونها ناپدید میشه از کمک کردن به اونها گم میشه کی گم میشه ما کانو یفترون اون شرکایی که افترا گفتند و به خدا اونها را شریک میساختند و الا خودشون گم نمیشند خودشون اونجا هستند اعلام براعت میکنن شما در سوره بقره خواندید از تبرع الذين تبعوا من الذين اتبعوا متبوعین از تابعین شیوخ و پیران و بزرگان از تابعین و مریدان اعلام بیزاری میکنند و وقتی که اینها میگویند که خدایا بده اینها را به دست ما که اینها را زیر پایمون له بکنیم اونا میگن چرا ما را ملامت میکنید ما فقط گفتیم بیا شما خودتون آمدید همه سخنان اینها را سخنان تابع و مطبوع رئیس و مرعوس را ما چند جا خواندیم و میخوانیم لذا ضلوا عنا به چه معنی ضلوا عن نصرتنا و عنهم ظل عن نصرتهم ما كانوا يفترون اون که در دنیا افترا میگفتن شرکا و منهم من يستمع اليك بعد از این سرزنش و زجر است بر منکرین قرآن بعضی از اینها هستن که استماع میکنن به سوی شما اما چون که مهر جباریت خوردند این پیش زمینه مهر جباریت را شما چند جا خواندید چرا مهر جباریت خوردن این نیست که کسی بگه اینا تقصیری نداشتند نه چون که از قبل اناد از خود نشان دادند تعصب نشان دادن جدال بالباطل کردند تمام این خباست ها را داشتن که مهر جباریت خوردند لذا الله می فرماید و منهم من یستمع الیک بعضی از اینها هستن کسانی که استماع میکنن به سوی شما کلام خدا را میشنوند اما نمیفهمند ایمان نمیآورند چرا جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهو ما قرار دادیم بر دلهای اونها غلاف و پرده قرار دادیم از اینکه که بفهمند و فی آذانهم وقرا ما در گوشهای اونها هم بار قرار دادیم ما در گوشه اونها بار گذاشتیم و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها اگر ببینند هر آیه ای را هر نشانی را هر معجزه ای را لا یؤمنو بها اونها ایمان نمی آورند حتی معجزه شق القمر را دیدن چه معجزه بزرگتر از این معجزه میتونه باشه وقتی که دل مهر خورده مهر جباریت خورده بزرگترین آیه را که ببینن میگه این جادو هست حتی اذا جاؤوک یجادلونک حتی وقتی که میآیند پیش شما که با شما جدال میکنند با شما جر و بحث میکنند ببینید اینها اشاره به همین علت مهر جباریت هست علت مهر جباریت هست اون اولین لا یؤمنو بها لا یؤمنو بها به دلیل چی هست تکذیب است به دلیل تعصب است چون تعصب دارند اون اولین علت هست اناد دارند اولین علت است لا یؤمنو به همون زلالت است سوم حتی اذا جاؤک یجادلونک میاند و جدال میکنند يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين این تشریح جلال است چه میگویند؟ میگویند نیست این مگر افسانه های پیشینیان این از افسانه های گذشتگان تمام آیات برایشون خوانده میشه واقعات گذشته خوانده میشه اقوامی که هلاک شدن میگه این افسانه داستانه و بعد الله می فرماید و هم ینهون عنه و ینعون عنه مرض دیگر اینها اینه که و هم ینهون عنه بقیه را هم باز میداره این اضلالشون است قبلا زلالشون بود دیگران را هم باز میداره از این قرآن میگم ببینید لا تسمعوا لهذا القرآن گوش نکنید گوش نکنید که خراب میشید گمراه میشید خودشون هم فرار میکنند از قرآن و ینعون عنه ببخشید باز میدارند و ینعون عنه خودشان دوری میکنند نعیه به معنی چیه؟ دور شدن نعا عنه با همزه ارز کنم که محموز نهی نه نعیه محموز العین خودشون هم دیگران را هم باز میدارن و اون عنه خودشون هم دور میشن یعنی فرار میکنند این خیلی خصلت بدی هست که کسی نیاید کلام خدا را بشنه امروز هم خیلی هستم مخالفان قرآن مخالفان قرآن مخالفان دروس قرآن گاهی میشنویم بعضی ها به مریدان خودشون میگوین نرید این درسهای قرآن گمراه میشید علیه بالله انسانی که از درس قرآن گمراه بشه قرآن هدن للناس هست هدایت است الله تعالی قرآن را هدایت فرموده چطور انسان از قرآن گمراه میشه خودشون هم دوری میکنند اصلا نمیاند جوانان را هم نمیگذارند و هم ینهون عنه و ینعون عنه اینا مستاق هستند الله تعالی میگه در درباره همین قرآن نمیگه یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور شفاء اون شرکی هست که در دل شماست و هدن هدایت است هدایت است یا گمراهی زلالت است علیاذ بالله و هدن و رحمت للمؤمنین اما هدایت و رحمت برای مؤمنین نه برای مشرکین لذا مشرکین اینو میگفتند به پیروان خودشون که نروید خودشانم نمیرفتند و هم ینهون عنه و ینعون عنه اما نتیجه این دوری از قرآن چی خواهد بود؟ وإن يهلكون إلا انفسهم وما يشعرون اینها هلاک نمی نابود نمی کنند مگر خودشون را نابود می اما وما یشعرون نمی فهمند درک ندارند شعور ندارن. و الله وجل احوال این مشرکین را احوال این گمراهان را بیان میفرما احوال اخرویشان را یه روزی پشیمان میشوند به خاطر دوری از قرآن ولی متاسفانه روزی پشیمان میشوند که دیر شده پشیمانی اونجا سودی ندارد کاش در دنیا پشیمان میشدند ولو ترا اذ وقفوا علی النار اگر ببینی زمانی که بر آتش اونها توقف داده میشوند به اونها دستور ایست داده میشه که بیستید اینجا هنوز نرید با شما هنوز کار داریم به خاطر زجر بیشتر سوالاتی از اونها میپرسند فقالوا يا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات آیات ربنا آنها میگویند کاش ما برگردانده میشدیم به دنیا کاش ما تکذیب نمی کردیم آیات ربمون را کاش ما قرآن را تکذیب نمی کردیم و نکون من المؤمنین کاش ما مؤمن می کاش ما به خدا و به کتابش ایمان می آوردیم اللہ می فرماید بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل بلکه ظاهر می شود برای اونها اون چیزی که مخفی میکردن قبل از این در دنیا یعنی در دنیا شرک و کفرشون را مخفی می اونجا ظاهر میشه اقرار میکنن اما انسان چنان طبیعتی دارد که الله می فرماید ولو ردوا لعادو لما نهو اگر به دنیا برگردانده شوند لعادو لمنهو عنه دوباره برمیگردند و دوباره تکرار میکنند اون چیزی که باز داشته شدند از آن و انهم لکاذبون در این وعده ها دروغ میگویند در این وعده ها دروغ میگویند اینجا قطعا برای شما این سوال پیش میاد خدمت شما عرض بکنم که چطور کسی که حادثه بزرگی را مثل جهنم ببیند و مشاهده بکند و میدوند که جای چه کسانی اونجا هست جای اهل شرک هست دوباره میاد دنیا دوباره شرک میکنه ممکن نیست الله عزوجل اگر اینها را به دنیا برگرداند و اون چیزی که دیدن در ذهنشون باشه خب میترسند از ترس چیکار میکنند ایمان میارن خدا که برگرداند اون چیز بیادشون نمیماند و خدا هم ایمانی میخواد که اون ایمان با اختیار باشد به همین خاطر خیلی چیزها بیاد ما نیست حالا در قرآن کریم چند بار از عهد و از پیمان یاد شده منظور از عهد چیه؟ عهد الست است عهدی که در وادی ارواح ما با خدایمون بستیم الستو بربکم قالو بلا چرا اون عهد به ما نیست یکی از دلایلش همینه که اگر اون عهد بیاد یاد ما بود ما اونجا در حضور خدا اقرار کردیم گفتیم بلا اگر اون عهد بیاد یاد ما بود حالا ایمان ما ایمان بالغیب شد یه چیزی را که یادمون هست دیدیم و خدا این ایمان را نمیخواد خدا دو چیز میخواد در ایمان یک ایمان بالغیب دو ایمان اختیاری وقتی که کسی دیده جهنم را دیده و حالا بیاد از ترس می لرزد و ایمان میارد این ایمان اختیاری هست نه این ایمان اختیاری نیست و این ایمان بالغیب هم نیست ایمان بالمشاهد هست چیزی را که دیده لذا اگر بیاورد خدا همین انسانها را دوباره در دنیا و بیادشون باشد اون صحنه هیچ وقت دوباره کفر نمی اصلا سر را سجده بلند نمی کند اصلا خوراک نمی خورد از ترس این ایمان را خدا نمیخواد خدا اگر برگردانه برگردانه به همین وضعیتی که الان ما داریم ما را برمیگردانه یعنی هیچ بیادش نیست هیچی که بیادش نیست این انسان فطرتا دیگه میره به طرف هوای نفس میره به طرف شرک میره به طرف کفر لذا الله درباره اینها میفرماید ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن اگر اینها برگردانده شوند دوباره تکرار میکنند اعاده میکنند اون چیزی که باز داشته شدند و انهم لکاذبون پس اینها در این مواعید دروغ میگویند و قالو این هی الا حياتنا الدنیا اینجا بازم خداوند زجر بیان میفرماید ببین اینجا زجر و سرزنش بیان شده و یکی از مریضی ها بیان شده که ام الامراض دیروز هم عرض کردم همینه حب دنیا دلدادگی و دلبستگی به دنیا همین باعث شده که انسان از قیامت غافل بشه قیامت را انکار بکند وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا آنها میگویند نیست این حیات مگر همین حیات دنیای ما و ما نحن بمبعوثین ما دوباره برانگیخته نمیشیم دوباره از قبرها بلند نمیشیم ولو ترا اذ وقفوا على ربهم الله می اگر ببینی وقتی که آنها متوقف میشن توقف داده میشن در محضر رب روبروی رب قال الیس هذا بالحق اینجا لو ترا شرط است جزا مقدره لرأیت امرا عظیما لرأیت امرا فضیعا یه چیز عجیبی میبینی قال الیس هذا بالحق الله اونجا از اینها میپرسه که آیا این حق نیست حق نبود شما گفتی برانگیخته نمیشیم برانگیخته شدید از قبرها زنده و بلند شدید به میدان محشر در حضور من آورده شدید حق نیست قالوا بلا و ربنا چرا نه بله و ربنا قسم به رب ما حق اونجا با قسم و با سوگند اقرار میکنند اما دیر شده عرض کردم اقرار در دنیا خوبه نه در آخرت قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون پس عذاب را بچشید به سبب کفر شما کفر میکردید به سبب کم ما مصریه هست به کم پس حالا عذاب را بچشید که شما اونجا کفر کردید پس الله عزوجل میفرماید خسار کننده ترین انسان اون انسانی هست که لقای الله را و لقای آخرت را انکار می کند واقعا ایمان بالآخرت کارساز است اصلاح کننده هست اگر حتی مشرک ایمان به آخرت داشته باشد امید اصلاحش هست چرا؟ چون فکر می کند که اگر آخرتی باشد از من سوال جواب میشه راه درست را چه جواب بدم بعدا این باعث میشه برای راه درست فکر کنه تلاش کنه انابت یعنی همین هر کسی که تلاش کنه خدا راهنماییش میکنه و یهدی الیه من اناب هر کسی که انابت در درونش باشه اما کسی که اعتقاد نداره مثل ابو جهل و ابو لهب او اصلا برای دین به حق هم فکر نمیکنه او میگه هرچی پدرم گفته الله میفرماید قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله همانا در خساره و زیان واقع شدند آنهایی که تکذیب کردند ملاقات الله را حتی اذا جاءتهم الساعة بغتتا حتی وقتی که پیش آنها قیامت ناگهان میآید. قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها این ندامت مجرمین میگن ای حسرت بر ما ای وای بر ما در آن چه که ما کوتاهی کردیم در آن در دنیا کوتاهی کردیم وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الله میفرمای آنها حمل میکنند اوزارهم بار گناهان را بار گناه چی هستن؟ اعمال مشرکانه این اعمال مشرکانه که, انجام دادند بار اونها رو بدوش میکشند علا ظهوریم بر پشتشان الله میفرماید علا سا ما یذرون بسیار بد باری اینها میدارند بار بدی هست بدترین بار شرک خرافات انکار توحید الله عزوجل هست چه چیزی انسان را اینقدر دور میکنه از واقعیت از حقیقت از توحید از ایمان به آخرت و ما حیات الدنیا الا لعب و لهو تکرار موضوعی گذاشته نیست زندگی دنیا الا لعب مگر بازی چی هست و لهو بیهودگی هست که هم غیر نافع است هم غیر واقعی است نه سودی دارد نه میماند وللدار الآخرة خير للذين يتقون البتك الدار آخرة بهتر است برای کسانی که دوری میکنن از شرک یتقون الشرک والکفر والمعاصی منظور هست از شرک و کفر و معاصی پرهیز افلا تعقلون آیا خرد ندارید عقل ندارید نمیفهمید یعنی بفهمید فکر کنی به اینها اما با وجود سبحان الله چه, چه کلمات ناسحانه چه آیات بلیغ که کسی برای یک ذره عینک تعصب را بردارد میفهمد یعنی چه میفهمد حقیقت را اما با وجود این اونها رسول خدا را ناراحت میکردند اونها انکار میکردند الله عزوجل میفرماید ای پیامبر من شما جوش نزن شما نگران نباش شما غمگین نباش اونها شما را تکذیب نمی کنند اونها آیات الهی را تکذیب می کنند اونها می دونستند می دونستند که حق است بعضی ها بعضی ها صرفا تعصبشون حسادت بود رغابت بود بعضی ها ارز کنم که تعصب به آبا و اجداد بود در همین رابطه الله ابن کثیر یه روایتی ذکر کرده یه روزی یکی از مشرکین که منافق هم بود اخنس ابن شریق شما قبلا ذکرش خواندید اشرق ابن شریق اخنس ابن شریق به ابو جهل گفت گفت که راستش را بگو من یک چیزی میخوام تنهایی از تو بپرسم به نظر تو محمد خلاف میگه دروغ میگه یعنی راست میگه تو دلت چیه همون حرف دلت را امروز به من بگو که پرسید اخنس از ابو جهل الان ببینید فرعون این امت است بزرگترین دشمن سرکش رسول الله است گفت که فقال ابو جهل ویحک والله ان محمد لصادق قسم یاد میکنن که محمد راست میگه و ما کذب محمد قط هیچ وقت دروغ نگفته خب پس چرا ایمان نمی آوری ولكن اذا ذهب بنو قصا باللواء والسقايه والحجابه والنبوه بنو قصا همون قصه ابن ارثون جد رسول الله است که اگر بنو قصی ببرند همه چیز را پرچمدار هم اونها باشند اهل سقایه هم اونها باشند اهل نبوت هم اونها باشند همه امتیازات مال اونها باشد فماذا یکون لسایر القرش برای بقیه قریش چی میماند اینو ابن کثیر روایت کرده یعنی اونها میدونسته اینجا الله عزوجل به پیامبرش تسلی میده که تو ناراحت نباش اینا با تو مشکل ندارن اینا با آیات الله مشکل دارن انادشون تعصبشون اونجاست الله میفرماید قد نعلم انه يحزنك الذي يقولون همانا ما میدانیم که به درستی که آنها شما را غمگین می غمگین میکنه شما را آن چیزی که میگویند فانهم لا یکذبونک همانا اونها تو را تکذیب نمیکنند ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون این ظالمین میدانن که تو صادق هستی اما اینها نمیخوان آیات الهی را قبول کنند اما اینها نسبت به آیات الهی انکار میکنن ولی خب مگر تنها شما را تکذیب کردند ولقد کذبت رسل من قبلک همانا تکذیب شدند انبیا و رسولی که قبل از شما بودند اما اونها چه عکس العمل نشان دادند فصبروا على ما كذبوا آنها صبر کردند بر آنچه که تکذیب شدند و اوذو و حتی در این راه مورد اذیت و آزار قرار گرفتند مثل شما علاوه از تکذیب ایزا شدن حتی اتاهم نصرنا تا که این سختی ها بود تا که نصرت ما آمد یاری ما آمد فتح مبین ما آمد حالا برای شما هم تعین است اون نصرت میاد هیچ چیز نمیتونه اون را تغییر بده ولا مبدل لکلمات الله کلمات الهی را هیچ تبدیل کننده نیست مراد از کلمات الله چی مراد از کلمه کلام است و مراد از کلام وعده خداست وعده فتح وعده نصرت اون وعده که الله فرموده اون به وقتش میاد چنانچه برای انبیاء گذشته آمد ولقد جاک من نبع المرسلین اخبار انبیاء گذشته و فرستادگان گذشته برای شما آمد ولقد جاک آمد پیش شما خبر مرسلین قبل از شما حتی آمده که عذاب تأخیر شد حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله بالاخره به وقتش آمد زود آمد یا دیر آمد آمد پس برای شما هم میاد این سوره سوره مکی هست آمد در مدینه آمد و این کان کبر علیک اعراضهم حالا اینجا الله تعالی چیزی بیان میفرمد که کسی فکر نکند توبیخی هست برای رسول الله سرزنشی هست برای رسول الله نه سرزنش نیست در واقع الله تعالی اینجا بیان میفرماید که هیچ چیز در دست شما نیست همون چیزی که ما بار بار بهش تاکید میکنیم که آیات معجزات آوردن عذاب اینها همه به دست الله است به دست پیامبران نیستند این علیک الا البلاغ بر پیامبران چی است بر رسولان بلاغ است و بس مردم که بیچ... مردم بیچاره ای که دچار شرک و انحراف شدن به همین دلیل بعضی ها که فکر میکنند همه چیز به دست انبیاست انبیا را در جایگاه خدا قرار میدهند نه ببینید کلمات الهی چرا ما میگیم قرآن اصلاح میکند عقاید را هر کسی این آیات را تدبر بکنه متوجه میشه که جایگاه پیامبر با جایگاه الله چه تفاوتی داره هیچ وقت خدا پیغمبر را برابر خدا قرار نمیده جایگاه پیغمبر عبدیت است جایگاه الله معبودیت است جایگاه پیغمبر مخلوق هست جایگاه الله خالق است نه اینکه پدر و فرزند که بعضی ها همین گفتن درباره عیسی و عزیر گمراه شدن لذا الله می فرماید و این کان کبر علیک اعراضهم اگر سنگین است بر شما اعراض اونها اینکه اونها روی گردانی میکنند ایمان نمی آورند فان استطعت ان تبتغی نفقا في الارض اگر می توانی که بطلبی یک سوراخی در زمین ته زمین بری او سلما فی السما یا نردبانی در آسمان که به آسمان بالا بری یعنی در عمق زمین برو یا به آسمان ها بیا بالا فتعتیهم آیه که برای اونها موجزه بیاری اگر توانی ففعل جزای انتی هست مقدر است اگر این کار را میتونی ففعل انجام بده نمیتونی منظور آیه به دست تو نیست معجزه که اونها میخوان چون یکی از خواسته های اونها این بود که برای ما لولا تاتینا به آیه چرا معجزه که ما میخوایم نمیاری و از این آیات معلوم میشه این آیات و بعضی از آیات دیگر که همون جا هم انشاءالله یادآوری میکنم معلوم میشه که رسول الله هم بیمیل نبود که اینها که معجزه میخواهند خب یه معجزه یک بار برای اینها بیاد شاید ایمان بیاورند بیمیل نبود به خاطر اینکه حریص بود بر ایمان اونها خیلی دلش میخواست ایمان بیارند ولی الله عزوجل میدونه که اینها ایمان نمی رسول الله نمیدونست الله میدونه که معجزه را نشان بده هم ایمان نمی مثل معجزه شق قمر بعدم میگن که این سحر مستمر شما خاندید نه در سوره قمر اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا یعرضو آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ای قوی چه جادوی قوی بود لذا الله تعالی می فرماید چه اونا می گفتن در آیه دیگه هم ما خواندیم و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله در سوره مؤمن شما خاندید هیچ رسولی نمیتونه معجزه بیاره مگر بآیاتی به اذن الله یا جای دیگه میفرماید قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین معجزه در دست من نیست حالا الله تعالی به پیغمبرش میگه و ان کان کبر اعراضهم اگر روی گردانی اینها تکذیب اینها بر شما سنگین است و فکر میکنی به خاطر اینکه معجزه نیاوردی اینها اعراض میکنند خب فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض اگر تو میتوانی که سوراخی پیدا کنی سوراخی جستجو کنی در زمین ته زمین بری به عمق زمین بری بری از اونجا آیه بیاری او سلما فی السما یا نردبانی در آسمان فتعتیهم بی از اونجا معجزه بیاری خب ففعل این کار را بکن منظور اینه که معجزه به دست تو نیست به دست الله است الله بخواهد چیکار میکنه امید معجزه ولی الله میدوند که اینها ایمان نمیآورند ببین چرا خدا معجزه نمیداد و معجزه نشان نمیداد در گذشته خیلی ها خواستن خدا معجزه داد همین امروز در سوره مایده خاندید که معجزه خواستن امت عیسی برای اونها معایده داده شد ایمان نیاوردند خنزیر شدند میخوانید که قوم سالم معجزه خواستند خدا بهشون شطور داد ایمان نیاوردند خدا ریشهشون را زد چون الله عزوجل برای این امت که آخری امت است نخواست که عذاب استیصال بیاد عذابی که ریشه ریشهشون را بزنه نخواست به همین خاطر معجزه نیامد اینا اگر ایمان نیاوردن فردا نسلشون ایمان میاره ابو جل ایمان نیاورد فردا اکرمه ایمان آورد لذا الله عزوجل یکی از دلائل این هست الله فرماید ولو شاء الله لجمعهم على الهدى اگر الله بخواد جمع میکند اونها را بر هدایت خب چرا مگه خدا هدایت را دوست نداره؟ چرا دوست داره؟ چرا جمع نمی کند این جوابش را قبلا خواندی ولیکن لیبلوهم خدا اونها را آزمایش میکنه اون که خدا جمع بکند خدا مجبورا جمع میکنه اختیار را از اونها سلب میکنه همه یالا ایمان مجبور بشیم وقتی که انسان مجبور بشه دیگه ایمان میاره ایمان سودی نداره خدا اون ایمان رحم نمیخواد فلا تکونن من الجاهلین هرگز از نادانان نباش چرا اجابت میکنند گوش میکنند کسانی که خدا به اونها گوش داده قلب داده یعنی اهل ایمان اما اینایی که خدا اینا رو مرده قرار داده به کفار را خدا تشبیه میده به مرده ها چند جا این تشبیه آمده این طور که این مرده ها نمیشنوند این کفار هم سخن شما را نمیشنوند والموتا ها انما یستجیب الذین یسمعون اجابت میکنن کسانی که میشنوند کلام خدا را والموتا یبعثهم الله اما مرده ها خدا اونها را برانگیخته میکنه ثم الیه یرجع اونها دیگه گوش نمیکنه یعنی کفار را خدا از قبر بلند میکنه سپس برای حساب و کتاب به سوی خدا برگردانده میشود <clears throat> اما اینجا خدای عزوجل جواب اونها را میده که میگفتن چرا آیه نمیاد الله میفرماید وقالوا لولا نزل عليه آیه من ربه کفار گفتن چرا بر او آیه آیه منظور از آیه بر رسول الله آیات کم نبود معجزاتش کم نبود حتی غیر از قرآن که بزرگترین معجزه است و معجزه ابدی و سرمدی است و تا قیامت هست بغیر از این بقیه معجزات را که در احادیث آمده و <clears throat> ما هم خواندیم بعضی ها را بعضی در قرآن هست مثل همین شق قمر مثل ارز کنم که معجزه رسول الله که با یک لیوان شیر جماعتی را شیر دادند و هنوز شیرها باقی ماندند ابو هریره میگه معجزه ای که جابر رضی الله تعالی نو غذا برای هفتش نفر درست کرده یک بزغاله کوچک کشته یک ساگ آر داشت در خانهش یا نیم ساعت رسول الله لشکر خندق را که 1400 نفر بودند همه را با همین غذا داد و میگه غذا دیک پر غذا بود همونطور باقی من ما بین همسایه ها تقسیم کردیم از یک مشکیزه یک زنی که در بیابان بود اینا همه در احادیث صحیح هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که ما از آبت بر می داریم آب دهن مبارک را انداخت و یک سری مشکیزه را باز کرد و گفت بیاری ظرفا را تمام لشکر ظرفای خودشون را پر کردند تمام لشکر وضو گرفتن، آب خوردن فقط میاد که شطورها را آب ندادیم دیگه هر چی نیاز بود ظرفا را پر کردیم بعد از اون که در مشکیزه را بستن چنان پر بود که میخواست بترکه منفجر بشه رسول الله فرمود انا لم نزرع من مائک که ما از آب تو هیچی کم نکردیم این معجزات کم نبودند اشاره به درختی میکنه دو تا درخت کنار هم قرار میگیره صدها معجزه ولی منظور از اونها معجزه مطلوبه آیت المقترحه اونی که ما میگیم اونی که اونها میگفتند میخوانیم که چرا خانه تو از طلا و نقره نیست یک کاخی برات باشه اصلا تو مکه یک باغی برای خودت درست کن که انواع میوه و انواع درخت ها باشد توش و چشمزاری باشد آب جاری باشد شبیه اینها میگفتند الله میفرماید قل ان الله قادر على ان ينزل آیه بگو الله قادر است بر اینکه آیه نازل بفرماید ولکن اکثرهم لا يعلمون اما اکثر این مشرکان نمیدانند نمیدانند که چی ابن عطیه میفرماید لا يعلمون انها لو نزل لو انزلت ولم یؤمنوا لعوجلوا بالعذاب اگر این معجزه که اونا میخواند نازل بشه و ایمان نیاورند فورا عذاب میاد نمیدانم به همین خاطر کتب علی نفسه رحمه اینکه فورا معجزه نمیاره اقتضای رحمت الهی هست و ما من بعد از پاسخ این شبهات الله تعالی مجدد دلائل عقلی رزق می میفرماید و ما من دابت فی الارض هیچ موجود زنده نیست در زمین ولا طائر یطیر بجناح و هیچ پرنده ای نیست که می پرد با هر دوبالش الا امم امثالکم مگر آنها اممی هستن مثل شما اونا هم امت و جماعت هستن اونا هم مخلوق خدا هستند ما فرتنا فی الكتاب من شیء در کتاب یعنی در لوح محفوظ ما هیچ چیزی را کم نکردیم ما فرتنا اینجا به معنی ما نه هست کم میمانه ترک همه چیز اینها نوشته همه اینها مخلوقی خدا هستند اینها دال بر قدرت خدا میکنند اینها را طبیعت نساخته اینها خود به خود زایده نشدند همه مخلوق ما هستند ثم الى ربهم یحشرون سپس به سوی ربشان حشر میشن دیروز در رابطه با حشر بهائم بحثی کردیم در سوره تک تکویر که صحیح ترین قول این است که حشر البهائم موتها همه اینها حج میشه یعنی همه اینها میمیرن تمام میشن والذین کذبوا بآیاتنا اما با وجود این آنها آنهایی که تکذیب میکنن نسبت به آیات ما آیات را تکذیب میکنن سم و بکم فی الظلمات اینها کرند اینها لالند اینها در تاریکی هستند یعنی نمیبینند کورند سمون شنوایی ندارند بکمون گویایی ندارند و فی الظلمات یعنی بینایی ندارند مثل عمیون هست فی الظلمات من یشاء الله یضلل اینا مهر جباریت خوردند دلیلش را گفتیم قبلا هر کسی که الله بخواد او را گمراه میکند الله او را و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم هر کسی را که الله بخواد قرار میده اون را بر صراط مستقیم یعنی قلوب را نگاه میکند عناد و انابت را نگاه میکند قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة دليل دلیل دیگری الله كي إن دليل اعترافي هست الله فرمي حالات در حالت يسر و در حالت خوشي خدا را صدا زنيد اما خبر بدهيد اگر يهو عذابی بياد مصيبت بزرگ بياد او أتتكم الساعه ناگهان قيامت بياد خب عادت شما هست و عادت نه عادت مشرکین مکه عادت هر بشر در فطرت هر بشر است در فطرت هر بشر است که مشکل که میاد فورا خدا را صدا میزنه غیر الله تدعون آیا غیر خدا را شما صدا میزنید نه فقط خدا را حتی حتی بعضی از مفسرین نوشتند که تجربه نشان داده که کسانی که خدا را قبول ندارند کمونیست هستند وقتی که مصیبتی میاد مستر میشن خدا را صدا میزنند تو که این همه وقت خدا را قبول نداشتی ولی فورا خدا را صدا میزنند یعنی <clears throat> در فطرت هر انسانی معرفت خدا هست ولی به سبب گناهان و تمرد و سرکشی ها فاصله میگیرند وقتی مشکل بیاد فورا میان به سمت خدا غیر الله تدعون این کنتم صادقین اگر راست میگی غیر خدا را صدا میزنید اگر راست میگی در ادعای شرکتون نه بل ایاه تدعون فقط او را شما صدا میزنید معلوم میشه که مشرک هم از خدا دعای بخواد دور میکنه مشکلش را اینجا خدا میگه قبلا ما در رابطه با اجابت دعای کفار بحث کردیم که در دنیا اجابتشون اجابت میشن اگر دعا بکنن فیکشف ما تدعون این دلیلش هست الله دور میکند اون چیزی که شما خدا را به سوی اون صدا میزنید ما تدعون ایله. البته انشاء اگر بخواهد ولی و تنسون ما تشرکون در اون هنگام مصیبت شما فراموش میکنید اون معبودانی که اونها را با خدا شریک میسازید پس وقتی که در هنگام استرار و مصیبت خدا را فریاد میزنی چرا در حالت یسر خوشی خدا را فریاد نمیزنی تنها نکنید بیاید این الان یک دلیل اعترافی هست خودتون اعتراف داری کن وقت ما فقط خدا را صدا میزنید پس الان الان فقط خدا را صدا بزنید ولقد ارسلنا الى امم من قبلک اینجا خداوند تخویف دنیوی بیان میفرماید اما در این تخویف دنیوی دو تا نکته هستن که من قبلا خدمت شما عرض کردم عادت الله و سنت الله این هست که وقتی خدا بخواد قومی را عذاب بده انبیا را بعد از اینکه برایشون بفرسته خیرخواهان را ناصحان را و اونها انکار بکنند اولی گشمالی گوشمالی کوچولو میده این گوشمالی یا قحطی هست قط باران هست سختی های دیگه هستند اینها را برایشون میاره تا که برگردند این از همون کتب علی نفسه رحمت هست مثل اینکه شما میخوانید برای فرعون خاندید و هم تفصیلش به انشالله میخوانید که برای فرعونی ها چی آمد؟ برای فرعونی ها مصیبت های کوچک کوچک آمد اول فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمال والضفادع والدم آیات مفصلات هر بار پیش موسی میگفتن یا موسی لئن کشفت عنا الرجز به خدایت بگو لئن کشفت عنا الرجز لنؤمننك لك ولنرسلن معك بني اسرائيل ما به تعهدات عمل میکنیم هم ایمان هم آزادی بنی اسرائیل اینا را خدا می آورد که ایمان بیاره ولی هر وقتی که فلما کشفنا عنهم الرزه الى اجل هم بالغو اذا هم ینکثون دوباره چیکار میکردند پیمان را میشکستند دوباره خیانت میکردند پس اول خدا گوشمالی کوچولو میده وقتی که متذکر نشوند وقتی که انقدر کودن باشند عقلشون نرسد که این از طرف خدا بود برعکس به انبیا میگه این از طرف شما بود علیه بالله این نهوست و شومی شماست وقتی که هدف تفهیم بود وقتی که نفهمند خداوند میفرمه باز ما نعمت ها را میاریم اینقدر بهشون نعمت میدیم اینقدر نعمت میدیم که قالوا لنا هذه جایگاه ما هست فکر میکنن که راه شرک حتما راه درستیه با وجود شرک ما در اوج نعمت ها هستیم در اوج قدرت هستیم این قدرتمندان و سردمداران که اینقدر گمراه هستند گرفتار همین غرورشون هستن <clears throat> وقتی که از سرکشی به اوج میرسند خداوند میفرمایه ها عذاب میاد عذاب میاد دیگه شون را میزنیم این بیان <clears throat> سنت الله است در امم گذشته ولقد ارسلنا الى امم من قبلك همانا ما فرستادیم به سوی اممی که قبل از شما بودند به سوی اون امم ما انبیا را فرستادیم فکذبوهم اونا تکذیب کردن وقتی که تکذیب کردن این فکذبوهم از سیاق معلوم میشه اندماج هست از ما قبل و ما بعد معلوم میشه فاخذناهم بالبأساء والضراء الله میفرماید ما با سختی های مالی و سختی های جانی اونها را گرفتیم بالبأساء والضراء بأسا شدت فقر ضراء شدت مرض <clears throat> القحط والجوع الأول القحط والجوع بأسا والثاني ضراء المرض و نقصان الانفس لذا فاخذناهم بالبأساء والضراء هدف این مؤاخذه اول چی بود این همون بود که بنده تعبیر کردم گوشمالی لعلهم يتضرعون تا تزرع کنند تا از شرک و کفر توبه بکنند در مقابل الله تواضع نشان بدهند <clears throat> اما خداوند گلایه دارد از بندگان که وقتی که سختی ها می آید چرا اینها تضرع نمی کنند به جای تضرع دلشون سنگتر میشه البته بندگان دو نوع هستند بعضی هستن وقتی برای اونها مشکلی میاد بعد از اون هدایت میشند برایشون عذابی میاد بعد از اون هدایت میشن اما بعضی ها بالله کفر میکنند در یکی از زلزله ها که چند وقت پیش اتفاق افتاد در یکی از شهرها مردم کفر میکردند به خدا بد و بیراه میگفتند دشنام میدادند که چرا با ما این کار را کرد حالا گاهی در فضاهای مجازی دیده میشه که برای بعضی از مردم مشکل میاد مردم به جای انابت خب این این دلیل عذاب است اگر این امتحانی باشد و ابتلایی باشد که انسان در ابتلا موفق بشه تضرع میکنه میگه خدای توبه کردم ولی اینکه مالش را از دست داده اولادش را از دست داده توبه میکنه اما کسی که برای او عذابی باشد رحمتی نباشد او توبه نمیکنه او کفر بیشتر میکنه الله همین گلایه را دارد فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعو أي فلولا تزرعوا از تزرعو تحت فلولاس چرا تزرع نکردند اذ جاءهم بأسنا وقتی که عذاب ما آمد تزرع نکردند که بماند ولكن قصد قلوبهم اما دلهای اونها سختر و سنگتر شد به چه دلیل دلیل اصلیش اینا شاگردان ابلیسن و زین لهم الشیطان ما كانوا یعملون شیطان برای اونها مزین کرده بود آراسته کرده بود آنچه که عمل کردن یعنی اعمال مشرکان را شیطان بسیار زیبا جلوه داده بود لذا مرحله بعد فلما نسو ما ذکرو به وقتی که فراموش کردند ترک کردند رها کردند آنچه که تذکر داده شدن به آن یعنی وقتی که به دعوت انبیا توجه نکردند به کلام و دلائل الهی توجه نکردند فتحنا علیهم ابواب کل شیء ما گشودیم بر آنها باز کردیم درهای هر چیز را یعنی درهای رحم رحمت مراد است درهای رزق روزی از آسمان و از زمین و برکات الارض آمد حتی اذا فرحوا بما اوتوا فرح بمعنى چیه؟ غرور كل فرح في القرآن بمعنى بطر وقتی که انها مغرور شدند تکبر کردند به سبب آنچه که داده شدند یعنی مال و دولت و ثروت وقتی که زیاد شد همش تکبر همش از کنم گردن کشی اخذناهم بغتتن ما اونها را ناگهان معاخذه کردیم فاذا هم مبلسون وقتی که معاخذه شدن در این هنگام از همون خدایان خودشون هم ناامید شدن کلا معیوز شدند فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین یعنی ریشهشون برکنده شد قطع دابر یعنی قد شد ریشه قومی که تکذیب کردند کسانی که ظلم کردند یعنی کفر شرک کردند و ثابت شد که تمام حمد و سنا و تمام تعریفات لایق هست اون تعریفاتی که الوهیت را ثابت میکنه بر اساس تقریر شیخ برای الله آن اللهی که رب عالمیان هست پس ببینید این بیان عادت الله بود قبل از این دلائل بود بعد از این هم دلائل ادامه داره باز هم دلیل عقلی اعترافی قل ارائیتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم بگو شما به من خبر بدهید اگر الله عز وجل همین حواس را از شما بگیرد چشم و گوش را بگیرد ان اخذ الله سمعكم الله بگیرد گوش شما را شنوایی شما را و ابصارکم چشم شما را بینایی شما را و اصلا شما را دیوانه بکند فهم و درک را شما بگیره و ختم علی قلوبکم بر دلهای شما مهر بزنه که هیچی نفهمید من اله غیر الله یاتیکم به کدام معبود و اله غیر از خدا میتواند بیاره اینها را برای شما یاتیکم به میارد اینها را کی میارد کسی نمیارد الله میفرما ای پیامبر من یا ای مخاطب ببین چگونه ما دلائل را میگردانیم برای اینها آیات را بار بار تکرار میکنیم باز هم به جای اینکه اینها ایمان بیاورند اعراض میکنند انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون ببین چگونه ما میگردانیم و اعاده میکنیم تکرار میکنیم آیاتمون را یعنی دلائل توحید را اما ثم هم یسلفون سپس اینا چکار میکنند اعراض میکنند از دلائل اعراض میکنند ما آیات را شفاف بیان میکنیم ولی اینها روی گردانی میکنند قل ارائیتکم باز هم اعاده دلیل قل ارائیتکم بگو خبر بدهید این اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن اگر عذاب خدا بیاد ناگهان یا علنی بیاید روبرو بیاید هل یهلکو الا القوم الظالم جواب جزای این ارائیتم جزای ببخشید جواب امر محذوفه جواب امر نه جواب اه، شرط جزای شرط ان اتاکم اگر بیاید فمن یدفعهو کی اون عذاب را دفع می هیچ کسی نمی تواند هل یهلک الا القوم الظالمون الله می فرماید هلاک نمیشه مگر قوم ظالم مشرک اونها هلاک میشوند. و الا اهل انابت برمیگردن به سوی خدا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ما در ابتدای سوره ارز کردیم که در این سوره جوابها و شبهات مشرکین جواب داده میشه الان تا اینجا دلایل خاندید سه تا از اون سوالات را شما اول خاندید گفتیم هفت تا هستند چهار تا دیگر را اینجا میخانید یکی این بود که اگر رسول صادقی بود به ما معجزه نشان میداد ای که ما میخواییم نشان میده الله این را جواب میده این اعتراض چهارم بود سه تا اونجا خواندید پنجم این بود که اگر پیغمبر است چرا مال ندارد چرا این کتاب بر مالداری نازل نشد لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم چرا چون عقیده مشرک بود که با شخصیت کسی که مالداره فرعون هم به موسی میگفت فلولا القی علیه اسوره من ذهب چرا اون دستبند نداره چرا علنگو نداره چرا طلا نداره پس عقاید مشرکین کفار این بود که کسی که نماینده خداست باید سرمایه هم زیاد داشته باشه اونا فکر میکردن موفقیت و فلاح در دنیا همین سرمایه داشتن است و ششمی این بود که اگر پیغمبر است چرا اون چیزی که ما میپرسیم جواب نمیده مثلا میپرسیدند که حالا به ما نرخ بازار شام را بگو گندم اونجا نرخش چیه میوه ها اونجا چه نرخی دارن چرا نمیگه به ما این ششمی بود این را جواب میده و هفتمی این که اگر پیغمبر هست خود خب چرا بازار میاد چرا غذا میخورد چرا زن دارد ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق اینها این چراها را الله تعالی در همین چند آیه که میخوانید الان <clears throat> الله جواب میده الله میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و این جواب سوال چهارم است سوال این بود که چرا معجزات به ما نشان نمیده آیاتی که ما میگیم نمیاره الله می فرماید ما نمی فرستیم مرسلین را مگر فقط و فقط به عنوان مبشر و منذر اونها بشارت میدن کسانی را که احکام خدا را تسلیم میکنند و بیم میدهن کسانی را که نافرمانی میکنند کارشون اینه کارشون معجزه آوردن نیست فمن آمن و اصلحه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هر کسی که ایمان بیاورد و اصلاح بکنه خودش را هیچ خوفی در آخرت بر آنها نیست ولا هم يحزنون اونا بر ترک دنیا هم جوش نمیزنند اما این بشارت و این تخویف والذین کذبوا بآیاتنا آنهایی که آیات ما را تکذیب میکنند یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون عذاب به اونها میرسه به سبب فسقشان به سبب اینکه فسق میکردن خب این جواب چهارم بود شبه چهارم اما پنجم چی بود پنجم این بود که چرا مال ندارد و ششم این بود که چرا نرخ برای ما نمیگه نرخای بازارهای دنیا را و هفتم این بود که چرا بازار میاد خودش چرا غذا میخورد این هر ستاره در این آیه جواب داده قل لا اقول لكم عندي خزائن الله بگو من نمیگویم که نزد من خزانه های الهی هست خزائن دست خداست دست من نیست من الله نیستم من بنده الله هستم خزانه ها مال خودش هست مرا اینطور خلق کرده خب این جواب این بود که چرا مال ندارد اما چرا نرخ برای من نمیگه از بازارهای دنیا ولا اعلم الغیب من اینو میگم که من غیب نمیدانم غیب بلد نیستم و دیگه ولا اقول لكم انی ملک حالا اینجا من یک تحریف یهودی، که بعضی از دین فروشان این امت کردن خدمت شما بگم من ارز کردم بعضی ها هستند از ملاهای دین فروش که تحریف معنوی میکنند تحریف لفظی را جرات نمیکنند اینجا چه تحریفی میکنند ببینید این لا اعلم الغیب اتفست بر لا اقوله ای قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وقل لا أعلم الغيب أي محمد اعلام کن من غيب نميدانم این معنی اصلی آیه هست اما اون ملاها میگن که این لا اعلم الغیب اتفس بر لکم عندی خزائن الله یعنی يعني تقدیر عبارت اینطور میشه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم لا اعلم الغیب من نمیگم من غیب نمیدانم چرا میدانم عزو بالله این, این تحریف غالیانه یعنی همینه اینکه ما میگیم بعضی ها تعریف میکنن سعی میکنه اون عقیده شرکی و خرافی خودش را اثبات بکنه لذا این نوع تحریف را انجام میده ولا اقول لكم انی ملک اینکه چرا بازار میاد چرا غذا میخوره خب من فرشته که نیستم انسانم مثل شما انسان ها منم نیاز دارم ولا اقول لكم انی ملک ولی فرق من با شما اینه که ان اتبع الا ما یوحى الی من دنبال نمی کنم مگر اون چیزی که وحی میشه از سوی الله بر من من تابع وحیم من تابع ربم تابع هوای نفس مثل شما نیستم و بعد قل هل یستوی الاعما والبصیر آیا نابینا و بینا برابر هستند منی که الله به من بینایی داده به من کلام داده به من راه روشن عنایت فرموده با شمایی که کور هستید و نمی بینید مثل هم هستیم نه افلا تتفکرون آیا فکر نمی کنید مشکل اینجا بود که اونها فکر نمی کردن اونها از روی تعصب و اناد جواب رد می دادند الله عزوجل می فرمد افلا تتفکرون شما فکر نمی کنید یعنی فکر کنید و بعدا قبول کنید تسلیم بشید چون انسان اگر فکر بکند و تعصب و اناد را کنار بگذارد خود به خود حقیقت را متوجه میشه در آیات گذشته بعضی از شبهاتی که از سوی مشرکین مطرح میشد در ارتباط با رسالت اون شبهات پاسخ داده شد امثال این که اونها میگفتند اگر واقعا رسول صادقی هستی چرا معجزاتی که ما میخواهیم نشان نمیدی چرا مال نداری چرا فرشته در کنارت نیست چرا از اخبار غیب برای ما گویی همه اینها را پاسخ دادن لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول اني ملک الى بعد از پاسخ به این سوالات و این شبهات خداوند عز و پیامبرش را خطاب میفرماید و ضمن اینکه در این خطاب تخویف اخروی برای مشرکین هست میفرماید و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الى ربهم به وسیله این وحی و به وسیله این قرآن بیم بده بترسان کسانی را که یخافون ان یحشروا الى ربهم ترسند یعنی يعني اعتقاد دارند بترسان آنها را از اینکه حشر شوند به سوی ربشان از قبور حشر شوند اونها را بترسان که ليس لهم من دونه ولا شفيع ومن دونه ولي ولا شفيع به جز الله جل هیچ حامی وجود ندارد هیچ سفارش کننده وجود ندارد و اون شفیعی که شما خاندید اون بالاذن است اون با اذن الله میشه با اجازه الله میشه منظور اینه که بدون اذن الهی هیچ اتفاقی نمیافتد این لعلهم یتقون متعلق به انذر هست یعنی اونها را بیم بده بترسند تا بترسند تا تقوا را پیشه بگیرند تا پرهیزگاری کنند و این در رابطه با انذار به وسیله قرآن مجید هست اما جا تذکری برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است و اون تذکر اینه که ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه شما ترد نکن از اطرافت از خود دور نکن اونهایی را که پروردگار خودشان را میخوانند صبح و شام چرا میخوانند چرا فریاد میزنند یریدون وجهه هدف اونها اراده اونها رضای پروردگار هست اینها را از اطرافت مران اینها را دور نگردان در رابطه با سبب نزول این آیه نوشتند مفسرین که یه روزی در کنار آن حضرت صلی الله علیه و سلم و روبروی آن حضرت صلی الله علیه و سلم چند نفر از صحابه فقرای صحابه نشسته بودند و به سخنان آن حضرت گوش می کردند در مکه مکرمه حضرت صحیب بود خباب بود بلال بود و این فقرای صحابه بودند که اونجا با آن حضرت جلسه ای داشتند و آن حضرت اونها را تعلیم میداد برایش آنها موعظه میکرد راهنماییشون میکرد بعضی از سران قریش اونجا حاضر شدند و دیدن این صحنه را بعضی از مستکبران بعضی از متکبران مثل عاص بن وائل مثل ولید بن مغیره و امثالهم اینها وقتی که دیدند گفتند که اخه علتش چیه که ما با شما نمینشینیم علتش اینه که این افرادی که سطح پایین هستند و در سطح ما نیستند در جایگاه ما نیستند که ما با اونها جلسه داشته باشیم اینها در مجلست هستند اینها در حضورت هستند <coughs> ما چطور بیایم با اینها یک جا بشینیم آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود اینها ایمان آوردند و من نمیتوانم اهل ایمان را از خودم دور بگردانم گفتند خب حداقل این کار را بکن که وقتی که ما هستیم اینها نباشند وقتی که ما میایم و میخوایم باهات بشینیم مذاکره بکنیم به صحبتهایت گوش کنیم اینها اونجا نباشند و جلسه ما جلسه خصوصی باشد مخصوص خود ما باشد مخصوص اشراف باشد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ هم وقتی که این پیشنهاد را شنید او هم گفت که یا رسول الله بد نیست برای اینها جلسه خصوصی شما بگیرید با اینها تنها بشینید آن حضرت هم از آنجایی که خیلی علاقه داشتند که اینها ایمان بیاورند اینها متوجه بشند اینها دست از اناد بکشند آن حضرت فرمود که ارادی نداره اشکالی نداره و یه وقتی برای شما تعیین میکنیم و یه وقتی برای اینها گفتن اشکالی نداره ولی باید این را بنویسی باید مکتوب بشه این توافق من و شما که هر وقتی که ما میایم اینها اطرافت نباشند در بعضی از تفاسیر هست که حتی دنبال سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ که کاتب بود و نویسنده بود دنبال ایشون فرستادن که سیدنا علی بیاید و همین قرارداد را بنویسند بین مشرکین و بین رسول الله صلی الله علیه وسلم که هر وقتی که جلسه مال اونها بود اختصاصی باشد یعنی این گروه گروه فقرا حق ندارند که اونجا بنشینند هنوز معاهده نوشته نشده بود هنوز سیدنا علی نیامده بود که این آیه نازل شد آن حضرت الله جل پیامبر خودش را تذکر دادند تذکر دادند که شما مبادا به خاطر اون متکبران به خاطر اون سنگدلان دلان این این ارز کنم که مستضعفین را مخلصین را مخلصین که قرآن گفته یریدون وجه او این مخلصین را از خود ترد بکنی از خود دور بکنی دلشون را بشکنی و سبحان الله در ادامه آیات دقت بفرمایید که الله عزوجل چقدر نسبت به این بندگان یعنی بندگانی که مخلص باشند هر که باشد بندگانی که با ایمان باشند ولو اینکه غلام و برده باشند فقیر باشند هیچی داشته نباشند اما ایمان و اخلاص باشد الله با اینها چه محبتی دارد چقدر دوستشون دارد که الله عزوجل پیغمبرش را تذکر میده و تذکر با کلماتی که گاهی ما جرات نمی کنیم اینا را ترجمه بکنیم که میگیم بالاخره الله عزوجل مختار کل هست اختیار داره ولی ما زبان میلرزه که کنار ترجمه بکنیم فتطردهم فتکون من الظالمین و بعد در ادامه الله عزوجل با چه کلمات مهربانانه و با چه کلمات مشفقانه نسبت به همین یاران یعنی حضرت صلی الله علیه وسلم به پیغمبری تذکر میده و یادآوری میکنه که اینها به اینها اعلام بکن اولا هر وقتی که پیشت میایم بر اینها سلام بگو شما سلام بگو که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این فقرا را میدید میگفت که اینها کسانی هستند که رب به من دستور داده به اینها سلام بگم به اینها سلام بگو و به اونها اعلام بکن که کتب ربکم علی نفسه الرحمه رب العالمین در رابطه با شما بر خود لازم کرده رحمت را یعنی نسبت به شما ترحم داشته باشه نسبت به شما مهربان باشه این کلمات واقعا بیانگر این مطلب است که وقتی که یک مؤمن مخلص باشد او خیلی محبوب خداست خدا او را خیلی دوست دارد و الله وجل برای حفاظت او تدابیر میفرماید لذا الله اینجا همین تذکر را به پیامبرش میده ولا تطرد الذين ترد نکن از خود دور نکن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي آنهایی که ربشون را صدا میزنند صبح و شام معلوم میشه این صفات را الله دوست دارد که همین صفات را الله تعالی ذکر می کند یعنی مؤمن صبح و شام اورادی داشته باشد اذکاری داشته باشد مناجاتی داشته باشد که در اون مناجات ربنا میگوید یا رب میگوید اللهم میگوید خدا را فریاد میزند و اخلاص داشته باشد الله اینها را دوست داره یدعون ربهم بالغدات والعشی بالغدات والعشی کنایه علی الدوام هست یعنی همواره همیشه صبح و شام الله را صدا میزنند هدف چیه هدف مال نیست یریدون وجهه اونها میخواهند رضای الله عزوجل را هدفشون رضای مولاست اینها را ترد نکن ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء نیست بر شما ای پیامبر من حساب اونها هیچ چیزی از حساب اونها هیچ چیزی بر شما نیست و حساب شما بر اونها نیست این چه معنا؟ بعدش اینه که مفسرین گفتن هر کاری که اونها میکنند هر عملی که انجام میدهند حساب اونها جزای نیکی اونها پاداش اونها بر خداست بر شما نیست شما چرا احساس سنگینی میکنی اونا رو میخوای از خود دور کنی نه جزای اونها بر شماست نه رزق و روزی اونها بر شماست تفسیر قرطبی همین نوشته البته یک تفسیر نه ما علیک من حساب من ای ای جزاؤهم رزقهم علی الله و ورزقك علی الله لا غیره جزا و رزق شما هم بر الله است مال اونها هم بر الله است شما چرا اونها را از خود ترد کنی و تفسیر دوم اینه که ما علیهم ما علیک من حسابهم من شم من حسابهم زمیر به اون فقرا بر نمی گردد به الذین یدعون ربهم بر نمی گردد به مشرکین بر می گردد یعنی بر شما نیست حساب اون مشرکین منظور اینه که اگر اونها ایمان نیاورن شما را ما مؤاخذه نمیکنیم که اونها اگر جلسه خصوصی میخوان شما فکر میکنی اگر وقتشون ندم و این سبب محرومیتش بشه شاید برای من مشکل باشد برای من مسئولیتی داشته باشد نه حساب اونها بر شما نیست یعنی اگر ایمان بیاورند یا نیاورند شما مسئول نیستید شما این مؤمنین را از خود ترد نکنید معنیش اینه ما علیک من حسابهم من نه حساب مشرکین بر شماست و ما من حسابک علیهم من و نه حساب شما بر مشرکین است ولی اگر شما این فقرا را از خود دور کنی فتطردهم فتكون من الظالمین اگه تردشون بکنی پس تردشون میکنی از ظالمین میشی ظالم به معنی ستمگر هست میدونید که ظلم گناه هست حالا بحث اینه که ما که اعتقاد داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم از گناه پاکند معصوم هستند پس اینجا ظلم به معنی چی هست بسیار اینجا گفتن که اصل ظلم به معنی وضع الشیء فی غیر محلهی یه چیزی را به غیر جایش به غیر محل اصلیش گذاشتن حالا اون چند صورت داره یه صورتی بعضی صورتهایش خلاف اولاست بعضی صورتهایش گناه است اینجا مراد اولی هست یعنی خلاف اولاست محل اینها جای اینها همیشه در محضر تو هست اینها را وقتی که از خود دور کنی وضع شعی فی غیر محلهی شد لذا مجازم بر این کلمه ظالمین گفته شده و دیگران حضرت صلی الله علیه وسلم ترد نکردند تصمیمی داشتند لذا بنابراین گناهی که نیست گناهی مرتکب نشدن الله عزوجل چون پیامبر خودش را معصوم قرار داده قبل از اینکه عملی انجام بگیرد یادآوری فرمودند و یک نکته دیگری از اینجا متوجه میشیم که از نظر تعلیم از نظر تبلیغ از نظر موعظه و ارشاد در دین ما مساوات است یعنی لازم نیست و نباید طور باشه که تعلیم اشراف جداگانه باشد یا تبلیغ اونها اونها برای اونها به صورت خصوصی باشد که فقرا اونجا رفت و آمد داشته نباشند عامه رفت و آمد داشته نباشم به همین دلیل بوده که خیلی اوقات بوده بعضی از حکام بعضی از خلفا برای آموزش فرزندان خودشون به علما گفتند معروف است به امام مالک رحمه الله در رابطه با آموزش فرزندان هارون گفته شد امام مالک نپذیرفتند علما نپذیرفتند که به صورت خصوصی برای اونها کلاس بذارند گفتم بیام با بقیه مسلمانان یه جا درس بخونند لذا باید در تعلیم و در تبلیغ مساوات باشد اینطور نباشد که برای اشراف جلسه خاص باشد برای ارز کنم که سرمایه داران حالا گاهی اینطور میشه که بعضی از اقشار سطح معلوماتشون متفاوته سطح فکرشون متفاوته بعضی ها هستن که در سطح عادی با اونها صحبت بشه بعضی ها هستن که در سطح بالا که در اون سطح بقیه نمیفهمند حالا چنین ملاحظه ای اگر باشد اون استثناست اگر ملاحظه این نکته باشد که اینا دارند اونا ندارند اینا فقیرند اونها غنیند این ملاحظه باشه این گناه است و این را الله عزوجل نمیپسندد چون که از نظر کلام الله است پیام الله است تبلیغ دین شما میکنید لذا برای الله همه بندگان برابر هستن بهتر پیش خدا اونه که با باشه نه پولدارتر باشه لذا الله میفرماید و کذلک فتنا بعضهم به بعض این لبیان الکمال هست یعنی از کمال هست که ما آزمودیم بعضی ها را به وسیله بعضی امتحان کردیم بعضی ها را به وسیله بعضی یعنی کفار به وسیله مسلمانان که کفار وقتی که مسلمانان ضعیف را دیدن فقیر را دیدن ننشستند لیقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بیننا این غایه هست این نهایه هست آخر اینطور میگویند یعنی وقتی که مورد امتحان قرار میگیرند میگویند که اهاولای من الله علیهم من بیننا کفار به ظاهر اشراف اغنیا چون با فقرای صحابه چی داشتن حسد داشتن میگفتند که آیا اینها هستند که خدا بر اینها لطف کرده منت گذاشته از میان ما منظور اینه که نه اینها نمیتونند <coughs> در هیچ کار خیری از ما متسابق باشند همونطور که در همه چیز ما متسابقیم پس در اسلام خیری نیست اگر خیری بود ما جلوتر می شدیم نه اینها علیس الله عالم بالشاکرین الله تعالی جواب رد میده میفرماید نه اون مسئله نیست مسئله اینه که الله عزوجل بندگان شاکر خودش را بهتر میداند آیا خداوند بهتر نمیداند شاکرین را الله شاکرین را دوست دارد لذا به خاطر اینکه قطعا وقتی که این تصمیم گرفته شد این فقرا رنجیدند اینها دلشون شکست اینها گفتند که ما مگه چیمون هست که ما هر وقتی که اینا باشم ما اجازه داشته نباشیم در محضر رسول الله بیاییم همین چیز میخواست نوشته بشه الله عزوجل برای تسلی اونها برای تسکین دل شکسته اونها چه میفرماید این إيه، بشارتی است برای همین ها و اذا جاءك الذين يؤمنون بآیاتنا هرگاه می آیند کسانی که ایمان آوردن به آیات ما هرگاه پیش شما می آیند فقل سلام علیکم ابتدا به اونها بگو سلام علیکم سلام بر شما سلام دعای سلامتی و دعای خیر کن اونها را اینها بودن که رسول الله فرمود اینها کسانی هستند که خداوند به من دستور داده به اینها سلام بگویم و دوم اگر مشرکین شما را حقیر میدانند پیش الله حقیر نیستید پیش الله عزیز هستید کتب ربکم علی نفسه الرحمه رب شما بر خودش رحمت نوشته این علا وجوبی نیست تفضلی است یعنی خدا فضل فرموده و نسبت به شما رحمت و مهربانی نوشته و بیان رحمت اینه که اگر شما اشتباهی کردید هم خدا شما رو میبخشه به شرط اینکه رجوع به خدا داشته باشید انه من عمل منکم سوءا بجهاله انه این ان مفسره هست اون على نفسه الرحمه را تفسیر میکنه این که هر کسی عمل بکند از شما عمل سوئی عمل نامناسبی از روی جهالت و از روی نادانی ثم تاب من بعده و اصلح سپس رجوع کند بعد از آن و برای آینده خودش اصلاح بکند خودش را فانه غفور الرحیم همانا اون ذات ذات پروردگار هم بخشاینده هست و هم مهربان است الله را مورد نوازش و مورد بخشش قرار میده و كذلك نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین الله عز وجل میفرماید اینگونه ما آیات را روشن و واضح بیان میکنیم تفصیل به معنی واضح روشن ولتستبین سبیل المجرمین تا اینکه راه مجرمین روشن بشه واضح بشه تستبین ای تتضحه تظهره ظاهر بشه آشکار بشه یعنی وقتی که خدای تعالی واضح بیان میفهمد که هیچ فرقی نیست نزدیکترین افراد به من کسانی هستند که اگر عمل بدی میکنند هم توبه میکنند و رجوع میکنند و الله تعالی شاکرین را بهتر میداند شاکرین را الله قدردانی میکنند لذا وقتی که الله این واضح بیان میکند این سبب میشه که مشرکین ایمان نیاورند و علت محرومیت اونها از ایمان یکی همین تکبر است که چرا اونها جلوتر از ما باشند قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله ما در گذشته در درس گذشته خواندیم بعد از دلائل که روش تعلیم را الله تعالی بیان فرمودند که به این صورت به اونها اعلام کن سه صورت را ما خواندیم این چهارمی هست قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله ای محمد اعلام بفرما به آنها بگو همانا من احی شدم باز شدم اینکه عبادت کنم آن معبودانی که تدعون من دون الله شما آنها را صدا میزنید فریاد میزنید به جز الله قل لا اتبع اهواءکم بگو من پیروی نمی کنم از خواهشات شما معلوم میشه که صدا زدن شما و عبادت کردن شما بر اساس هوای نفس است بر اساس دلیل و مدرک نیست قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن وما انا من المهتدین این نتیجه اتباع اگر من اتباع بکنم همانا من گمراه میشوم در این هنگام وما انا من المهتدین از مهتدین نخواهم بود از راه یافتگان قل انی این روش طریقه ششم تبلیغ است قل انی علی بینت من ربی و کذبتم به بگو همانا من بر بینه ای هستم بینه منظور دلیل کافی دلیل کامل منظور قرآن است یعنی من قرآن را دارم از جانب ربم و کذبتم به اما شما بلا دلیل این را تکذیب کردید بدون علت تکذیبش کردید حالا از من چی میخواهید؟ از من میخواهید که من عذاب بیارم اون چیزی که شما تعجیل دارید در دست من نیست ما عندی ما تستعجلون به نیست نزد من اون چیزی که شما عجله میکنید پس دست کیه ان الحکم الا لله نیست حکم مگر برای الله فقط الله فیصله میکنه الله صادر میکنه زمان عذاب را یقص الحق و هو خیر الفاصلین خداوند حق را واضح بیان میفرماید و بهترین فیصله کننده او است بهترین ذاتی که به حق و به وقت فیصله میکنه ذات الله است در دست من نیست از من چنین انتظاری داشته نباشید معنیش اینه که من بشرم من انسانی هستم و قدرت من قدرت خدایی نیست قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم و به اونها بگو اگر پیش من بود اگر در اختیار من بود پیش من بود اون چیزی که شما عجله می کنید یعنی اگر عذاب در دست من بود لقضی الامر بینی و بینکم فیصله می شد امر بین من و بین شما این چون طبیعت انسان است انسان سعی میکنه که طرف تسلیم بشه قبول بکند بپذیرد وقتی که نپذیرد و اون خودش عذاب میخواد عذابش میده ولی این عذاب را الله به دست انسان نگذاشته به دست پیامبران نگذاشته لذا به پیامبرش میگه که اگر در دست من بود فیصله میشد دیر وقتی من عذاب داده بودم شما را ولی در دست من نیست در دست ربی هست که حکیم است ما کان و ما یکون را میبیند این دنیا و اون دنیا تحت نظرش است همه چیز را مشاهده می کنند او به وقت اقدام می فرماید قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين و خداوند عز وجل بهتر میداند ظالمین را یعنی علم وقت عذابشون را بهتر میداند ظالمین را کی عذاب بده کی مؤاخذه بکند الله بهتر میداند خب حالا سوال این است که به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگفتند مشرکین میگفتند که خب شما اگر نمیتونی به ما عذاب بدی حداقل تاریخش را اعلام کن تا ما برای همون تاریخ آمادگی بکنیم ببینیم که واقعا حرف درسته یا نه حد اقلش اینه که باید بدانی چه تاریخی بر ما عذاب می آید الله عزوجل تاریخ را هم به پیغمبرش اعلام نفرموده جوابش اینه و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو فقط پیش الله از کلیدهای غیب و خزائن غیب لا يعلمها الا هو این قاعده کلی هست نمیداند آن را بجز الله یعنی خزائن غیب را هیچ کسی بجز الله نمیداند و یعلم ما فی البر والبحر اون قاعده کلیه بود حالا جزیات را بعضی از جزیات را الله تعالی ذکر می فرماید و یعلم ما فی البر والبحر میداند آنچه که در خشکی و در دریاست تمام آنچه که در زمین و دریا هست همه را میداند وما تسقط من ورقة الا يعلمها نمی افتد هیچ برگی از درخت مگر الله میداند ولا حبت فی ظلمات الارض و همچنین نیست هیچ دانه ای در, تا در تاریکی های زمین در اعماق زمین ولا رطب و نتری ولا یابس و نخشکی الا فی کتاب مبین مگر در لوح محفوظ است هر چیزی باشد جزئی ترین چیز همونطور که آیه بیان میکنه حبه باشد یه دانه بسیار کوچکی باشد در عمق زمین باشد که به قول بعضی از علما این دانه در دهان مورچه باشد و مورچه از زیر چندین سنگ و زیر لایه های زمین این را میبرد به جایی الله عزوجل هم میبیند هم صدای پای مورچه را میشنود لذا همه چیز پیش الله است این صفات مال الله است مال بندگان الله نیستن الا فی کتاب مبین مگر در لوح محفوظ لوح محفوظ علم الله عز وجل است و این که شما میگید که عذاب خب الله عز وجل میاره قیامت را میارد و هو الذی یتوفاکم حالا الله تعالی یک نمونه بیان میفرماید یک نمونه و یک قیاس بسیار جالبی این قیاس چیه؟ قیاس موت به مرگ است قیاس موت به مرگ است ببینید وقتی که ما خواب میریم ببخشید موت به مرگ گفتم مرگ به خواب قیاس موت یا مرگ به خواب ما وقتی که میخوابیم شب میخوابیم همه چیز پاک میشه همه چیز فراموش میشه یعنی در حالت خواب هیچ هیچی بیادمون نیست گویا کامپیوتر ما حافظه ما چی میشه پاک میشه اصلا انسان گاهی در خواب هیچ اختیاری نداره هرچی به زبانش میاد گاهی دست و پا میزنه حرکتی میکند متوجه نیست بعدا کسی بهش میگه شما چنین گفتید باورم نمیکنه چون یک درصد اختیاری هم از خودش نداره این انسان چی بگیم با کمال عالم دانشمند مهندس دکتر علامت الدار همه چیز بود اما در خواب هیچ چی بلد نیست همه بالاخره گویا در یک عالم دیگه رفته اما وقتی که از خواب بیدار میشه تمام اون چی که داشت دوباره چی میکنه عود میکنه علمش زرنگیش کمالش نمیدونم اطلاعاتش و و پس ببینید این انسان را کی گرفت روحش را الله قبض کرد روحش را قبض کرد هیچی براش نموند حتی حرکاتش هم در اختیارش نبود که حرکت های که در خواب انجام میده معمولا غیر اختیاری است انسان انجام میده بعدا وقتی که بلند میشه متوجه میشه که بله در یه حالتی بودم شبیه موت که همه چیز از پیشش رفته دوباره وقتی بیدار میشه دوباره برمیگرده عود میکنه با برگشت روح لذا الله تعالی میفرماید این نمونه ای هست این نمونه ای از مرگ هست و زنده شدن بعد از مرگ هست به همین قیاس کنید وهو الذي يتوفاكم بالليل الله آن ذاتی هست که روح شما را کامل میگیرد توفی اخذ شیء وافیا شما را کامل میگیرد به وقت شب و یعلم ما جرحتم بالنهار والله میدانه شما در روز چی کسب کردید هر کاری که شما در روز انجام داده همه چیز را میدانه وقتی میخوابید روح شما را میبرد ثم یبعثکم فی سپس دوباره شما را بعد از خواب بلند می کند برانگیخته می کند شما را گویا بار دیگه زنده می کند لیقضا اجل مسمى تا کی تا که یک مدتی تمام بشه یعنی اون مدت که مدت حیات شما مدت عمر شما اون به سر برسد ثم الیه مرجعکم سپس به سوی الله بازگشت شما ثم ينبئكم بما کنتم تعملون سپس الله اونجا به شما خبر میده که اونجا که شما عمل میکردید پس ببینید این نمونه ای شد هکذا وقتی که انسان خواب میره این خواب رفتنش نمونه از موت هست و اینجا بعضی از مفسرین معاصر نوشتن که ببینید خدای عزوجل خودشون به قیاس مشروعیت بخشیدند شما میدونید که قیاس به عنوان یکی از دلائل بالاخره شرعی و فقهی مطرح است فقهای ما بسیاری هستند که قیاس را قبول نمی کنند اما قاطبه فقها قیاس را به عنوان یک دلیل شرعی قبول دارند قیاس معناش نیست که چیزی از عقل خودشون قیاس بکنند و در بیارن قیاس یعنی اینه که یک مسئله غیر منسوس را یک مسئله که در رابطه با اون نص نیامده این را قیاس بکنیم به مسئله که در رابطه با اون نص داریم درباره اون آیه داریم در باره اون حدیث داریم خب این قیاس یکی از دلائل شرعی هست و بعضی این را معتبر نمیدانند در حالی که قیاس معتبره قیاس اثبات می کند اون چیزی را که انسان دنبالش هست حالا اینجا الله جل خودشون قیاس فرمودن چی <coughs> اینکه انسان خواب میره میخوابد و بعد از خواب بیدار میشه این هر که قبول داره کسی تو شک داره؟ نداره هر کسی میدونه من خواب میرم در خواب چه وضعیتی دارم اصلا چیزی بیادم نیست از خواب بیدار میشم دوباره همه چیز بیادم برمیگرده اما اینکه انسان بمیرد و بعد از موت دوباره زنده بشه این را کسی تجربه نکرده لذا اون کسی این خواب را هر که متوجه میشه اون را هیچ که متوجه نمیشه پس الله عزوجل اون به این قیاس کردن یعنی یک نامعلوم و مجهول را به یک معلوم چی کردن قیاس کردن تمام متوجه بشیم بفهمیم پس این خودش چی, چی را میرسانه مشروعیت قیاس را والله اعلم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه بعد از ذکر این دلائل الله عزوجل تخویف اخروی بیان میفرماید اون ذاتی هست که غالب است مسلط است بر بندگانش و یرسل علیکم حفظه و بر شما حفظه میفرستد حفظه یعنی فرشتگانی که حافظ اعمال و جان شما هستند حافظ اعمال و جان شما هستند منظور چیه؟ ببینید الله عزوجل برای حفاظت از ما اونطوری که در احادیث آمده فرشتگانی تعیین فرموده که این فرشتگان به اینها حفظه میگویند اینها هم حافظ جان هستند هم حافظ اعمال اعمال را ثبت میکنند کرامن کاتبین هم بهشو میگن دو تا هستند یکی که اعمال خیر را مینویسد بر کتف راست هست و یکی اعمال شر را مینویسد بر چپ هست لذا الله میفرماید اینها را الله تعالی بر شما مسلط کرده حتی اذا جاء احدكم الموت حتی وقتی که پیش یکی از شما موت می آید توفته رسولنا جان او را می گیرند پر فرستادگان ما و هم لا یفرطون و انا کوتاهی نمی کنند تفریط نمی کنند کوتاهی نمی کنند قبلا هم یه مسئله خدمت شما عرض کردم از اینجا معلوم میشه که فرشتگانی که مأمور قبض روح هستند زیادند یکی نیست ما که خاندیم در احادیث ملک الموت یا عزرائیل او در رأس است او از کنم که مدیریت کامل دارد اشراف کامل دارد هزاران و میلیون ها و خدا میدونه چه تعدادی فرشته زیر دستش هستن که این کار را انجام میدهند این را بیشتر به این خاطر میگم که خیلی از مبتدعین میگن ببینید چطور یک فرشته میتونه هر جا هر جا حاضر و ناظر باشه پیغمبر نمیتونه اولیاء نمیتونند میخواند که علم غیب را و حاضر و ناظر بودن را اثبات کنند خب چطور فرشته میتونه میگه یک اسرائیل هست در آن واحد هزاران نفر را در هزاران منطقه روحشون را قبض میکنه هر جا حاضر و ناظره در حالی که اسرائیل ملک الموت او هر جا هر جا نیست او معمورینی داره معمورینش الله میدونه تعدادشون چه اندازه است اینجا سیغه جمع آمده توفت و رسولنا رضا رسول ما جان او را میگیرند بعد از اینکه جان این انسان را میگیرند ثم ردو الى الله مولاهم الحق سپس این انسان ها برمیگردند برگردانده میشوند بسوی الله آن اللهی که مولای حقیقی اونها است الا له الحكم خبردار برای الله حکم حکم یعنی چه حساب و کتاب و هو اسرع الحاسبین اون سری ترین حساب گیرنده هست ببینید خدا زود حساب میگیره حالا این مطلب را قبلا هم خدمت شما ذکر کردم عرض کردم ولی باید به ذهن بنشینه یه بحثی هست که حساب زود گرفته میشه چطور حساب گرفته میشه ببین در دنیا شما یه دادگاهی را در نظر بگیرید چند شعبه داره هر شعبه یک قاضی داره بازپرس داره و از هر مجرمی جداگانه یکی که این شعبه باشه دیگری در شعبه بعدی از دیگری در شعبه بعدی است اینجا با وجود که این همه شعبه هست تو یک شهر دو سال سه سال یک پرونده طول میکشه تا حل بشه حالا این همه انسان میلیاردها انسان اونجا چطور رسیدگی به اینها میشه آیا بخش های مختلفی از فرشتگان هستند که تک تک انسان ها را حساب میگیرند به چه صورته ببینید قرآن مجید کیفیت را ذکر نفرموده ولی فرمود و هو اسرع الحاسبین زودترین حساب گیرندگان است در یک لحظه الله تعالی چی میگیرد حساب میگیرد حالا بعضی از مفسرینی که از معاصرین هستند نوشته امروز این مسئله حل شده اگر در گذشته امکانات نبود و در گذشته پیشرفت تکنولوژی نبود امروز همه چیز حل شده امروز الان یه انسانی در همین دنیا همه ما پرونده داریم هر یکی از ما بالاخره یه صفحه داریم یک کدی داریم که این کد ما رو وقتی بزنه همه مشخصات تو کامپیوتر ها هست شما الان هر کسی که به جایی برید به اداره برید فقط کد ملیتون را میگید میزنه همه چیز را نشان میده تاریخ تولدش اگر سابقه ای داشته سابقه سوی داشته سابقه تصادفی داره فلان داره فلان هر چیزی که هست همه توش ثبته فلان زمان به شرطی که انسان ها بتونن اون ثبت بکنند لذا همه چیز با یک دکمه معلوم میشه این کامپیوتر که از کنم امروز اینجا آمده در دنیا که این هم ساخته و پرداخته ذهن بشر است ذهن بشر خیلی قاصر است در مقابل تدبیر الله و هم الله به این بشر نشان داده این بشر برای تسهیل خودش ببینید که کارهایی که میکنه الان همه چیز کارها بالاخره الکترونی هستند همه چیز منظم مرتب هستند هیچ مشکلی وجود نداره لذا امروز وقتی که انسان از نظر تکنولوژی با این ذهن بسیار قاصر و ناقص خودش به جا رسیده که کارها اینقدر آسان هست که با یک دکمه تمام سوابق یک انسان در میاد اونجا در قیامت اون ذاتی که اسرع الحاسبین هست اون قطعا سیستمی به مراتب رفته تر از این آنچه که اینجا هست دارند تا انسان چشمش باز میشه همه چیز جلوش میاد شاید نیازی به دکمه هم نباشه لذا کیفیتش در قرآن نیامده ما هم لازم نیست کیفیتش را بدانیم که چند تا فرشته هستن چند تا شعبه هستن چند بخش هستن همین معلوم میشه که و هو اسرع حاسبین زود حساب میگیره دلیل دیگری هست این دلیل دلیل اعترافی هست بعد از این همه ارز کنم که هم دلائل و تخویفاتی که ما خاندیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر بگو چه ذات شما را نجات میده از تاریک آی خشکی و دریا که تدعونه تضرعا و خفیا او را فریاد میزنید با تضرع و آهسته آهسته این دو چیز در دعا خیلی تاثیر گذار است یکی تضرع باشد و یکی خفیه باشد لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین در حالی که میگوید ای نه در حالی که میگوید اگر ما را نجات بده از این مخمسه از این شدائد لنکونن من الشاکرین حتما حتما از بندگان شکرگزار میشیم مفسرین نوشتن الموحدین یعنی دیگه شرک نمی کنیم در چنین وهله کی نجاتتون میده قل الله ينجيكم منها بگو الله نجات میده از این شدائد از این مصائب نه تنها از این شدائد و من کل کرب از هر مصیبت و بلا از هر مصیبت و بلا الله نجات میده ما قبلا خدمت شما عرض کردیم عرض کردیم که ما معتقدیم یعنی علما از عرض کنم که نگاه قرآن این ثابت میشه با توجه به آیات قرآن که حتی مشرک اگر در دنیا دعایی بکنه دعایش قبول میشه کافر دعایی بکنه دعایش قبول میشه یکی از دلایل همین آیه هست که الله میفرماید شما وقتی که به مصائب و بلاها گرفتار میشید و با تضرع دعا میکنید و میگوید خدایا اگر ما را نجات دادی دیگه ما یک تا پرست میشیم دیگه شرک نمی کنیم الله میفرمه من شما را نجات میدم ولی بعض شما شرک میکنید قل الله ینجیکم ثم انتم تشرکون خدا شما را نجات میده پس معلوم میشه اینا که دعا میکردن کی بودند مشرکین بودند پس ثابت شد که در امور دنیا دعای کافر و مشرک هم میشه قبول میشه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله نجات من الشمار از آن و از هر مصیبت و بلا ثم انتم تشركون اما مع الاسف سپس شما هم دوباره بعد از نجات هم شرک میکنید با خدا شریک میسازید قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا و یذیق بعضکم بأس بعض اینجا الله تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید یعنی اگر باز نیاید این عذاب ها محتمل است سه عذاب اینجا الله ذکر می فرماید توجه داشته باشید این سه نوع عذاب چی هست یکی که الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم از بالای سر عذاب بیاید در تفسیر این نوشتند از بالای سر عذاب آمدن اینه که مثل اقوام گذشته خدای عزوجل از آسمان سنگ بباراند یا از آسمان صاعقه بیاد یا از آسمان صیحه بیاد یا از آسمان باران قط بشه اینا تمام صورتهای چی هستند؟ عذاب از بالا هستند من تحت ارجلکم از زیر پاهایتون عذاب بیاد اینها هم نمونه هایش را ما داریم از زیر پا مثلا زلزله بیاد از زیر پا مثلا خصف بیاد که انسان تو زمین چه بشه فرو برود زیر پا یعنی قحط هیچ چیزی روی زمین نروید خدا قادر است هم از بالا عذاب بیاره هم از پایین او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بأس بعض یعنی شما را گروه گروه بگرداند و بچشاند به شما و یذیق بعضکم بأس بعض بچشاند به شما ارز کنم که عذاب بعضی را منظور همدیگر را با همدیگر اختلاف کنید همدیگر را بزنید همدیگر را بکشید خون همدیگر را بریزید به این معنا هست دیگر را عذاب و شکنجه بدهید خب اونطوری که از بسیاری از روایت ها معلوم هست روی این آیه اهل تفسیر روایت زیاد آوردند از این روایت ها معلوم میشه که به برکت دعای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اون دو عذاب اول یعنی عذاب من فوقکم و من تحت ارجلکم از این امت دفع شده یعنی الله تعالی به صورت عمومی حالا بعضی جاها شاید باشد یک روستا یک شهری زلزله باشد ولی به صورت عمومی که این امت ریشش برکنده بشه الله تعالی برای این امت چنین عذاب نمیاره نه از آسمان و نه از زمین آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعا کردند از خدا خواستند و الله تعالی دعایشون را اجابت فرمود اما آخری را که آن حضرت خواستند پذیرفته نشد اینکه با هم هیچ اختلافی داشته نباشند همدیگر را نکشند به سر همدیگر نزنند این هست این به عنوان <coughs> یک امتحان و یک عذاب الهی است بنابراین هر وقتی که مشاهده کردیم دیدیم که مسلمان ها با هم چنان اختلاف دارن الان اون نظرات متفاوت دیدگاه های متفاوت اون اختلافی نیست اما چنان اختلاف دارن که به سر همدیگه میزنند همدیگر را از بین میبرند شک نکنیم که این عذاب الهی است همونطور که در آیه گفته شده این یک تفسیر است که بنده بر اساس این ترجمه می کنم تفسیر راجح و تفسیر اصلی هم همینه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم بگو الله قادر است بر اینکه بفرستد بر شما عذابی از بالای سر شما صورتش را عرض کردم و كالطوفان والريح امطار الاحجار او من تحت ارجلكم یا از زیر پاهای شما غرق و زلزلت او یلبسکم شیعا یا اینکه شما را قاطی کند گروه گروه و یذیق بعضکم بأس بعض یعنی يعني لباس گروه گروه به شما بپوشاند و بچشاند بعضی را عذاب بعضی دیگر یعنی يعني بعضی دیگر بعضی را بزنند انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون ببین ای محمد چگونه ما آیات را میگردانیم یعنی بار بار تکرار میکنیم تاکه بفهمند این حکمت تصریف است بار بار تکرار بار بار یادآوری تاکه بفهمند متوجه بشوند خب این از این ارز کنم که تفسیری که کردم تفسیر راجع همینه اما یه تفسیر دیگه از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما منقول است که این تفسیر هم بدور از لطف نیست اگر بنابر این تفسیر باشه اون وقت میبینیم امروز هر سه عذاب بر امت هستند هر سه تا عذاب بر امت هستند ایشون تفسیر میکنه که یه تفسیر این است که علا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم خدا قادر است که عذابی از بالای سر شما بفرستد عذاب بالای سر یعنی پادشاهان ظالم و جابر را بر شما مسلط کند بزنن به سر شما شکنجهتون بدن زندانتون بکنن بکشن فلان کنند لذا منظور اینه که مافوق شما ظالم باشند ستمگر باشند خب این مصداق هست متاسفانه در اکثر بلاد کسانی که حکومت میکنند بر مردم چی میکنند؟ ظلم میکنند خب دومی او من تحت ارجلکم زیر پای شما زیر پا منظور اینه که افرادی که ما تحت شما هستند اونها سبب اذیت و آزار شما میشن سبب شکنجه شما ما تحت کیه مثلا فرزندان اولاد زن همسر انسان غلام برده کارگر کارمند اونایی که بالاخره ماتحت هستند از مافوق حرف شنوی ندارند پسر نافرمان پدر است زن ناشزه هست از شوهر فرمان نمیبرد ارز کنم که مرعوس از رئیس خودش اطاعت نمی کند تمرد می کند سرپیچی می کند از فرمانش پس چنین زمانی میاد و این زمان همون زمانه هیچ احترامی نیست بالاخره پسر بر پدر حکومت میکنه و زن بر شوهر حکومت میکنه بنابراین این میگن هم که بر اساس این روایت از ابن عباس این یک نوع عذاب هست او یلبسکم شیعا اون وقت این با اون بهتر جور در میاد با این تفسیر که یعنی شما را گروه گروه میکنند و میزنید به سر هم دیگه هم دیگر را از بین میبرید و کذب به قومک و هو الحق بازم الله سرزنش میفرماید که قوم تو ای محمد صلی الله علیه و سلم این قرآن را تکذیب کرد کذب به ای بالقرآن تکذیب کرد قوم تو در حالی که و هو الحق این قرآن حق است این جانب رب است لذا اونا که تکذیب کردن تو به اونها بگو قل لست علیکم بوکیل من بر شما مختار کل نیستم که اختیاری داشته باشم حتما شما را هدایت کنم شما با ایمان بشید من نیستم من فقط مبلغ هستم پیام خدا را میرسانم اما اینکه عذاب کی میاد پایان اونها کی میرسه لکل نبع مستقر و سوف تعلمون برای هر خبری مستقری هست در علم الهی یعنی زمان قراری هست و ان قریب شما میدانید لذا اون وقتی که بیاید اشاره به همون عذاب است تخویف اخروی است بیاید دیگه میآید زمانش را الله اعلام نمی فرماید وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره اینجا سرزنش هست بر کسانی که در جلسه کسانی منشینند که اونها به کلام خدای عزوجل توهین میکنند و در رابطه با کلام الهی تمسخر می کنند و یا ایجاد شک می کنند الله تعالی می این مغرزین و این کسانی که اهل عناد هستند وقتی که می بینی که با بر علیه کلام الله اونها جلسه گرفتند بر علیه کلام الله بحث و گفتگو میکنند شما مسلمانان اونجا ننشینید و اگر نمیدانستید نشستید بعدا دیدید که نه اینا هدفشون کلام الله هست البته مراد از کلام الله هم کلام الله هست و هم کل دین خداست دین اسلام وقتی دیدید که جلسه جلسه ای هست که دارن دین را به چالش میکشن دارن بر علیه قرآن صحبت میکنند شما در چنین جلساتی باعث رونق جلسات اونها نشوید شما باعث تقویت اونها نشوید با اونها ننشینه نشستن با گروهی که به کلام خدای عزوجل توهین میکنند جائز نیست نشستن با گروهی که به دین خدا توهین میکنند که اونها بالاخره نشستن ماها ده تا از ما اونها را تقویت میکنه جائز نیست وقتی که ما میبینیم در چنین جلساتی هستند به اونها تذکر بدیم تذکر بدیم که ترک کنید این بحث را اگر ترک کردم بشینیم اگر نه به تذکر ما عمل نکردم باید ما چی بشیم بلند بشیم چون بالاخره این اینا کسانی هستن که مسخره میکنن نه کسی که بیاد دنبال استدلال باشد دنبال بحث باشد بخواد واقعیت را متوجه بشه لذا الله میفرماید اذا رأیت الذين یقودون في آياتنا هرگاهی دی کسانی را که وارد می شوند خوز یعنی در عمق بحث رفتن وارد می شوند در عمق مباحث آیات ما می روند تا مسخره کنند فاعرض عنهم حتی یخوضو في حدیث غیره اعراض کن از اونها یعنی برگرد بلند شو حتی که وارد بشن در بحث دیگری سخن دیگری و اما ینسینک الشیطان و اگر شیطان شما را فراموش داد شما را غافل کرد فراموش کردید و نشستید فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین بعد از یادآوری با قوم ظالمین ننشین بعد از ذکر دو معنا داره یکی اینکه یادت نبود نشستی بعد بیادت آمد بعد از ذکر یعنی بعد از یادآوری بیادت آمد فورا بلند شو ننشین دوم اینه که بعد از ذکرا ذکرا به معنی پند نصیحته یعنی وقتی که فراموش کرده نشستی دیدی دارن بر علیه دین صحبت میکنند نصیحتشون بکن هر را بزن نصیحت بکن خیرخواهی بکن بعد از خیرخواهی دیگه ننشی بلند شو به این معنی هست فلا تقد بعد ذکر یعنی بعد از نصیحت و تبلیغ وما على الذین یتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون اما وظیفه ما در قبال چنین ملحدانی چی هست که دین را تمسخر میکنند قرآن را مسخره میکنند الله میفرماید نیست بر کسانی که یتقون یعنی با تقوا هستند میترسند از خدا از منهیات یعنی مؤمنین نیست بر مؤمنین بر متقین بر صحابه من حسابهم من شیء حساب مسخره کنندگان هیچ چیزی یعنی اونا اگر ایمان داشته نباشند مسئولش اینها نیستند این مؤمنین نیستند ولکن ذکر اما بر اینها چی هست پند هست اونا را پند بدن نصیحت بکنند لعلهم یتقون تا بترسند پرهیزگاری بکنن وذر الذین اتخذو دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا إن جاء الله تعالى سرزنش مي فرمايد بقية أديان را بقية مذاهب را بقية فرق و گروه را انها را بذار اینهایی كي دينشون لعب و لهو است ببینید اگر یک نگاه عمیقی شما بفرمایید و یک بررسی دقیقی داشته باشید به این نتیجه می رسید که بغیر از اسلام در تمام ادیان دیگر اون چی که امروز هست بغیر از یعنی خلاصه دین بغیر از لهو و لعب و موسیقی و رقص و پایکوبی و سفره و غذا و مراسمات چیزی دیگه نیست یعنی هر چی که تو دینشون هست مطابق چی هست هوای نفس هر چی که اونها دارند همین, همین چیزها هستند تعیش هست خوشگذرانی هست به حدی که امروز بزرگترین مقام مسیحی مشروب را شراب را یک نعمت الهی میداند میگه این نعمت الهی یعنی دینشون غیر از لحو و لعب غیر از از کنم که ارضاء نفس و به از بخور بخور چیزی دیگه تو دینشون نیست تنها دینی که در اون عبادت است تزرع است سجده هست گریه و زاری هست دین اسلام است بقیه اینو ندارد و متاسفانه خیلی ها سعی میکنند در اسلام هم ها را ایجاد بکنند علما با بدعت ها مخالفت میکنن دلیلش همینه خیلی ها سعی میکنن خیلی ها هستند که در گذشته معتقد بودن که ذکر خدا با موسیقی با تبل و با دول و ذکر خدا با رقص امروز هم بعضی ها انجام میدند بسیاری هستند که بالاخره مراسمات را طوری ترتیب دادند که اصلا انسان فکر میکنه که خلاصه دستورات خدا به چی هست به پهن کردن سفره ها هست هر جا سفره باشه هر چند روزی غذایی باشه در حالی که اینا چیزایی هستن که مردم از خود درست کردند پس در دین اسلام لهو لعب نیست در دین اسلام رقص و پایکوبی و مشروب و تلزز و خوشگذرانی نیست عبادت اصلا نام این چیزها نیست اینا با روح عبادت در خلاف در مخالفت هستند عبادت در اسلام مناجات با الله هست راز و نیاز خلوت کردن با الله در محضر الله عزوجل عاجزی تضرع گریه دعا خواهش تمنا او را سجده کردن در مقابل او تواضع اختیار کردن اینا فقط در دین حق اسلام است لذا الله تعالی می فرماید و ذکر و ذر الذین اتخذوا دینهم بگذار آنهایی را که گرفتن دین خودشان را لعب و له لعب دینشون و غرتهم الحیات الدنیا فریب داد آنها را زندگی دنیا حالا اینها از به خدمت شما که در گذشته مشرکین بودند مشرکین همون بتپرستان لهو و لعب داشتند اونها بالاخره مراسمات لهو و لعب داشتند که همش سرگرمی بود و تمام مراسماتشان بر اساس ارز کنم که لذات و شهوات و هوای نفس و همین ها بود لذا الله می وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت وتذكر بده اي پیغمبر اسلام تذكر بده بوسيله ان قرآن كان تبسل نفس بما كسبت بعضی میگن که اینجا مخافت مقدر است تبسله به معنای چی هست؟ تحبسه هست یعنی مخافت ان تحبسه تذکر بده از بیم این که گرفتار بشود هر نفسی بر, بر اساس اون چی که کسب کرده یعنی هر نفسی به عمل کرده خودش گرفتار بشه از این تذکر بده یا لئلا تبصلا یعنی تذکر بده تا گرفتار نشه هیچ نفسی اون چیزی که کسب کرده تذکر بده تا نفوس نجات بیابد. ليس لها من دون الله ولي ولا شفي نيس برای آن نفس بغير از الله هیچ حامی و هیچ سفارش کننده ای لذا ببین که گرفتار نشه چون اگر گرفتار شد و تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اگر رشوه بدهد عدل شما خواندید که به معنی رشوه هست اگر رشوه بدهد تعدل سیغه مؤنث است یعنی همون نفس کل عدل هر رشوهی لا یؤخذ منها از او گرفته نمیشه از او پذیرفته نمیشه چرا؟ چون که باید در دنیا اون نفس خودش را پاک بکند در دنیا از هوای نفس و از لذات و از شهوات و از بلا نسبت اون چیزی که مربوط به شکم و زیر شکم است باید در دنیا از اونها پاک بشه اولئک الذین به بما کسبوا اینا کسانی هستند که گرفتار شدند به عملکرد خودشون گرفتار شدن به اون که کسب کردن گرفتار شدن دین را خلاصه کردن در همین چیزها نه لهم شراب من حمیم برای اینها از نوشیدنی از آب جوش و عذاب علیم بما یک یکفرون عذاب دردناک است برایشان به سبب کفرشان لذا اینها عذاب دردناکی را باید متحمل بشن قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله وبعد ذلك الله عز وجل به محبوبش فرمود که شما اینهایی که دینشون لهو و لعب است دینشون بازی و بازیچه هست دینشون خلاصه میشه به بعضی از مسائل نفس و لذات و شهوات اینا را بگذار البته اینا را تذکر بده و ذکر بهی تذکر بده تا گرفتار نشوند فردا گرفتار عذاب نشوند اما اونها چه توقعاتی داشتن مشرکین مشرکین توقعات داشتن که ما نسبت به خدایان اونها مقداری از خود نرمش نشان بدیم نسبت به خدایان اونها حداقل بد و بیراه نگوییم الله تعالی اینجا استبعاد بیان میفرماید یعنی این بعید است این شدنی نیست چون این واقعیتی ندارد چیزی که شما میخواید قل اندعو من دون الله آیا ما صدا بزنیم بغیر از الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا اون خدایان و معبودان باطلی که برای ما هیچ نفی ندارد صدا زدنشون ولا یضرنا و صدا نزدنشون هیچ ضرری برای ما ندارد و نرد على اعقابنا آیا برگردیم به پشت پا به پشت سر به همون مذهب گمراهی بعد از هدان الله بعد از اینکه ما را الله راهنمایی فرموده ما را هدایت فرموده آیا آية ما برگردیم کلذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران این انسانی که گرفتار شرک است برای این انسان الله عزوجل مثالی بیان فرماید مثل اون انسانی که استهوته الشیاطین یعنی يعني شیاطین عقلش را ربودند عقلش را ازش گرفتند شیاطین وقتی که کسی را بزنن کسی جن زدگی پیدا بکنه عقلش را از دست میده عقلش را رو بودن در زمین سرگردان از حیران سرگردان و چنان سرگردان است که دوستان خودش را نمیشناسد له اصحاب یدعونه الى الهدى اعتنا اون دوستانی دارد که او را به سوی هدایت میخوانم بیا اینجا ولی خب اون که دیوانه باشد شیاطین عقلش را روبوده باشد میره نمیره به سوی اونها لذا الله تعالی میفرماید که اینها وقتی که از شما انتظار دارن که با خدایان اونها را شما صدا بزنید شما به اونها بگو که مثال شما مثل اینه ما آیا برگردیم به همون مرحله به همون وحله قل انه هدى الله هو الهدى بگو که هدایت الهی یعنی مذهب توحیدی هدایت اصلی اینه نه اون چیزی که شما از خود میگویید امرنا لنسلم لرب العالمین و از ما توقع انتظار داشته نباشید که از شما پیروی کنیم تبعیت بکنیم ما دستور داریم امر داریم تا تسلیم بشیم در مقابل رب العالمین هرچی که ربمون میگه نه اون چیزی که هوای نفس میگه یا شما میگید خلاصه اون چیه رب العالم تسلیم رب العالمین بشیم خلاصه تسلیم برای رب العالمین چیه و ان اقیم الصلاة واتقو اینکه نماز را برپا بدارید واتقو فقط از او بترسید یعنی از شرک دوری کنید از کف دوری کنید تقوا همینه و هو الذی الیه تحشرون این علت است چونکه بازگشت فردا به سوی او هست وهو الذي الیه تحشرون و اون ذاتی است که فقط و حشر کرده حشر و جمع شدن ما به بارگاه او هست او از ما بازخاص می کند و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق حالا چطور این همه خلائق را او حشر میکنه ببینید کسی تردد بکند تردید داشته باشد در رابطه با پیدا شدن بار دوم که در مقابل قدرت بشری مقابلش باشد در مقابل علم بشر باشد یا قدرت بشر باشد خب بعیده چون علم بشر هم خیلی کوتاه است و کمه قدرتش هم خیلی محدوده و علتی که مشرکین گمراه شدند هم همین بود که اونها میگفتند که چطور ممکنه این همه دنیا چون اونا قیاس میکردن قدرت خدا رو به قدرت بشر و علم خدا رو به علم بشر همه را چطور میدونه چندین هزار سال گذشته کی مرده کی زنده هست کی چی کرده کی چی نکرده الله عزوجل در مقابل ذکر فرماید که در آیات بعدی هم میاد که علم الله و قدرت الله کامل است اینجا علم و قدرت بشری نیست هو الذي خلق السماوات والارض بالحق اون ذاتی هست که آسمان و زمین را آفرید برای حق برای اظهار حق و یوم یقول کن فیکون روزی که او میگوید کن همه چیز به وجود میاد همه میشه قوله الحق قول او حق است راست است مطابق واقع است وله الملک فقط و فقط برای اوس پادشاهی اختیار تصرفات یوم ينفخ في الصور چه روزی هست روزی که در سور دمیده میشه خب پس ببین این بیان قدرتی او حالا بیان علمی او عالم الغیب والشهاده اون داننده همه مغیبات است همه آنچه که حاضر است همه را میداند پس برای او چرا بعید باشد نیست و هو الحکیم الخبیر و اون ذات ذاتی هست که هم حکمت دارد حکیم هست در امرش و قضایش و خبیر هست در هر چی که انجام میدهد و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه در این آیه عرض به خدمت شما که یک دلیل نقلی هست دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه السلام چون اینجا الله تعالی فرمود که شما ای پیامبر به اونها بگو قل ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا شما از ما توقع دارید که ما خدایان شما را فریاد بزنیم خدایان شما هیچ قدرتی ندارند ببینید از ابراهیم علیه سلام هم همین توقع را داشتند ابراهیم چی گفت به اونها شما همه ابراهیم را قبول دارید چون ابراهیم یک شخصیت مورد تسلیم همه بود هم مشرکین هم یهود هم نصارا حالا ببینید ابراهیم چی گفت ابراهیم چه موعظه ای کرد بس دلیل نقلی از ابراهیم و اذ قال ابراهیم لابیه آزر وقتی که ابراهیم به پدرش آزر گفت ببینید این کلمه آذر که اسم پدر ابراهیم هست در قرآن کریم آمده این سبب شده که بسیاری از ارز کنم علماء یهود و نصارا یا از مستشرقین بر این اعتراض بکنند که قرآن برخلاف اون چیزی که واقعیت هست داره میگه اسم پدر ابراهیم آذر نبوده اسم پدرش تارح بوده چون که در تورات هست که اسم پدر ابراهیم تارح بوده لذا بنابراین این یکی از اشتباهات بر این خیلی مانور میرند معلوم میشه که کتاب خدا نیست که اینجا اشتباه کرد ریاض بالله اولا خدمت شما عرض بکنم که برای ما قرآن که کتاب خداست و محفوظه و هیچ تغییری درش نیامده یک حرفش جابجا نشده این اعتقاد و ایمان ماست برای ما این ملاک است نه کتاب مقدس تورات باشه انجیل باشه هرچی باشه چون تورات و انجیل را اجزاش را جمع کردن به نام کتاب مقدس یا بایبل عهد قدیم دارن عهد جدید دارن عهد قدیم مال تورات هست و عهد جدید مال زمان سیدنا عیسی هست ما میگیم اون برای ما کتاب مقدس ملاک نیست یعنی تورات و انجیل به دلیل چی؟ به دلیل اینکه حتی خود مسیحیان قبول دارن یهودیان قبول دارن که دستکاری شده تحریف شده اون تحریف شده اون باید اصل باشه و اینکه دست نخورده این باید فر باشه این بیانصافیه اون چی که قرآن میگه درسته اون چیزی که بایبل میگه غلطه نه درسته اسم پدر ابراهیم آذر بوده تاریخ نبوده خب اونا میگن تو تاریخ هم هست تاریخ از روی تورات نوشته و بعد بالفرض اگر اسمش تاریخ بوده خب ما تاریخ را که نف نکردیم ولی آذر هست به چه صورت خیلی ها هستند که دو نام داشتند یا یکی نام و یکی لقب بوده مثلا سیدنا یعقوب اسمش یعقوب است اسمش اسرائیل هم هست حالا اسرائیل لقبش هست اسرائیل به معنی عبادت کننده خدا بنده خدا ولی یعقوب هم اسمش است حالا هر دوتا در قرآن کریم است اگر یکی بود حتما اینا اعتراض میکردن که اسمش یعقوب نیست اسمش اسرائیل است پس این نام که بالاخره اینجا آزر آمده اونجا تاریح این نمیتونه دلیل باشه که این نام غلط اون درست شاید اون غلطه شاید هر دو درست باشند ما درباره اون چیزی که در تورات است قطعا نمیگیم غلطه دروغه ما میگیم که لا نصدق ولا نکذب همونطور که پیامبر ما به ما تعلیم داده بنابراین این یک جواب هست شاید دو نام داشته دوم مولانا عبدالماجد دریابادی که تفسیر ماجدی را نوشتن ایشون میفرمایند که خیلی از پیغمبران هستند در یک زبان اسمشون فرق میکنه با اون چیزی که در زبان دیگه است مثلا در ابرانی یا در سوریانی تلفظ چیزی دیگه هست در عربی چیزی دیگه هست مثلا حضرت یحیی در ابرانی بهش میگن یوحنا اونجا یوحنا هست در عربی چیه؟ یحیی هست یا حضرت عیسی در عبرانی یسوع هست یسوع در عربی عیسی خب بعید نیست که بالاخره این هم اونجا تاره خوانده شده چون که در همون کتب یهود هم تاره نیست هم تالمود آمده هم ترا آمده هم تاره آمده وقتی که تلفظ در خود کتب یهود متفاوت است پس آیا میشه بعضی از اونها را گفت درست و بعضی نادرست بنابراین قطعا آذر هست حالا اونجا تاره آمده به دلیل دیگه اگر اگر درست باشه و بعضی از بالاخره شیعه ها میگویند که آذر اسم پدرش نیست اسم اموی پیغم سیدنا ابراهیم است اسم عموی سیدنا ابراهیم است به چه دلیل چون اینا اعتقادی دارند که میگویند اجداد همه انبیا بالخصوص ازداد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ یک مشرک نبوده عبدالله عبدالمطلب هلو مجرم برو تا بالا مشرک نبودند و از یک آیه برداشت میکنن که اون آیه را هم ما میخوانیم در سوره شعرا هست که مفهوم آیه اون نیست که اونها میگن لذا و تقلبک فی الساجدین این آیه شریفه هست لذا میگویند که عرض به خدمت شما که نباید هیچ از اجداد پیغمبر مشرک باشند خب وقتی میرم به ابراهیم میرسن چون رسول الله از اولاد ابراهیم است به آذر اونجا قرآن میگه مشرک بوده اونجا با مشکل مواجه میشن به همین خاطر میگن آذر امویش بوده اصل پدرش تاریخ بوده که او مسلمان بوده یعنی این را از تورات گرفتند در حالی که این دلیلی نیست هیچ دلیل وجود نداره حتما همه پشت در پشت پیغمبران مشرک باشند چه مؤمن باشند امکان داری که از اجدادشون مشرک هم باشه این عیبی ایراد نمیکنه اگر عیبی ایراد بکنه پس در قرآن سراحت هست که زن سیدنا نوح کافر بود زن سیدنا لوط کافر بود فرزند نوح کافر بود مشرک بود پس اون عیبی هست بالاخره اگر کسی پدر یا پسر یکی کافر باشه یکی مؤمن باشه مثلا پدر مؤمن هست نوح پسر کافر است یا پدر کافر هست آذر پسر مؤمن هست ابراهیم این که اشکالی وارد نمیکنه این بالاخره دلیلی نیست که ما بیایم و از آذر عدول بکنیم بگیم امویش بوده و دیگه یک قاعده ای هست که ما داریم در اصول که هر وقتی که یک کلمه در قرآن میاد تا زمانی که عمل به معنای حقیقی ممکنه به سمت معنای مجازی نمیریم حالا اب حقیقتا به پدر میگند زمانی که معنای پدر را گرفتن مشکل باشد اون وقت به معنای مجازی میریم اون وقت به معنای عمو میکنیم اینجا عبیه هیچ ایرادی نداره هیچ اشکالی هم نداره چه نیازی است که ما بگیم که عمویش بوده بنابراین الله فرماید و اذ قال ابراهیم لابیه آزر وقتی که ابراهیم به پدرش آزر گفت اتتخذ اصناما آلهه آیا بتها را تو به عنوان آلهه و معبود گرفتی انی اراک و قومک فی ضلال مبین همانا من تو را میبینم و قومت را در گمراهی آشکار و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض این کافل بیان الكمال است یعنی از کمال لطف پروردگار است که ما نشان می دهیم به چشم معرفت به ابراهیم ملکوت السماوات والارض عجائب آسمان ها و زمین ولی یکون من الموقنین تا ابراهیم از چی باشد از یقین کنندگان باشد فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا حالا ابراهیم علیه السلام ببینید مشرکین را چطور تفهیم کرد بر اینکه این خدایان پوشالی دروغین هستند اینا حقیقی نیستند خدای حقیقی خدایی هست که همیشه باقی هست فانی نمیشه زائل نمیشه وقتی که جن علیه اللیلو یعنی شب پوشید بر اون شب آمد و تاریک شد رعا کوکبن ستاره ای را دید قال هذا ربی گفت این رب من هست فلما افل وقتی که او افول کرد قال لا احب الافلین من افول کنندگان را دوست ندارم افول به من غروب غروب کنندگان را غایبین را دوست ندارم فلما را القمر بازغا وقتی که ماه را دید که طلوع کرده قال هذا ربی گفت این رب من هست فلما افل زمانی که اون هم غروب کرد و افول کرد قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين اگر مرا ربم هدایت نمی کرد از قوم گمراه بودم رب هدایتم کرد فلما رع الشمس بازغتا وقتی که خورشید را دید که طلوع کرده قال هذا ربي هذا اکبر این رب من است این از همه بزرگتره اما فلما افلت وقتی که دید که اون افول غروب کرد قال یا قوم انی بریء مما تشرکون ای قوم من بیزارم از شرک شما از اون چیزی که شما با خدا شریک میسازید ببینید حالا حقیقت این کلام چیه بعضی ها که ما معتقدیم این فهم فهم درستی از قرآن نیست اینه که میگویند ابتدا ابراهیم علیه السلام نمیدانست ابتداعا ابراهیم مرتکب اشتباه شد خورشید را دید ماه را دید ستاره را دید فکر کرد که رب اما بعدا گفت لا احب الافلین این نظر نظر اشتباهی هست غلطی هست اصلا با آیه گذشته تطبیق نداره قبل از این آیه چی است و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ما به ابراهیم عجایب آسمان ها و زمین را نشان داده بودیم معنیش اینه که ابراهیم یقینش ایمانش اینقدر کامل و پخته بود او همه عجایب را دیده بود حتی خداوند عزوجل به اون نشان داد که چطور پرنده ها را بکشد شما در سوره بقره خواندید و بعد اونها را صدا بزنند اونها زنده میشند اون از عجایب بسیار زیادی دید لذا چطور ابراهیم علیه السلام دوچار اشتباه میشه هاشا و کلا چنین نیست پس معنای آیه چیه دو تا تفسیر عرض میکنم یکی اینکه هذا ربی اینجا همزه استفهام مقدره یعنی ابراهیم میگه هذا ربی ای رب من همینه اینی که افول میکنه لا احب فیلی یعنی مردم شما چقدر گمراه هستید شما دارید به کجا میرید آیا رب میتونه ذاتی باشد که یه ساعت طلوع میکنه یه ساعت غروب یه ساعت به اصطلاح به درد میخوره نورش به من نور میده تابش میده گرمی میده حرارت میده یه ساعت دیگه به درد من نخورد این میتونه رب باشه نه اینجا پس در همه حاضر ربی همزه استفام چی هست مقدر است یک توضیح اینه یکی دیگه اینه که ابراهیم علیه السلام على طریقت المماشات على سبیل المماشات این على سبیل المماشات یک اصطلاحی هست که شما در بلاغت میخوانید انشاءالله که مقداری با خسم با طرف مقداری بر اساس عقاید اون راه برو اصلا برای لحظه قبول میکنیم شما درست میگید این رب است ولی بریم جلوتر ببینیم آخر تا آخر باقی میماند یعنی ابراهیم علیه السلام از اول میدانست اما این نوع استدلال که یکی از زیباترین انواع استدلال است که طرف را با عقیده خودش محکوم بکن بگیم باشه برای لحظه این رب همونطور که تو میگی ولی غروب کرد این چه ربیه رب من اونه که همیشه هست و خواهد بود و زوال بر او نمی آید و هر لحظه صداش بکنم به دادم رسیدگی می کند این روش استدلال ابراهیم علیه السلام بود پس ابراهیم علیه السلام علی سبیل المماشات فرمودن هذا ربی یعنی برای لحظه ای تسلیم خب بعد از اینکه ثابت شد نه خورشید نه ماه نه ستاره هیچ یک از اینها رب نیست اینا همه مظاهر هستند مظاهر قدرت اون رب حقیقی هستند بنابراین من اون رب را پیدا می کنم از لابلای همین مخلوقاتش به اون میرسم انی وجهت وجهی همانا من راست کردم چهره ام من متوجه کردم چهره ام را للذی فطر السماوات والارض برای آن ذاتی که خلق فرموده آسمان ها و زمین را حنیفا در حالی که یک سو برای او فقط و فقط برای او من یک سو هستم چهرم یک سو هست یک سو یعنی چه؟ یعنی و ما انا من المشرکین من از مشرکین نیستم ذره با او شریک نمی سازم وقتی که ابراهیم از این نوع استدلال آمد به توحید حالا قوم باش جر و بحث کرد و حاجه قومو قوم با او محاجه کرد مخاسمه کرد جر و بحث کرد قال تحاجونی نیف الله قد هدان ای قوم ای با من محاجه میکنی با من مخاسمه میکنید با من درگیر هستید در رابطه با توحید خدا فی الله یعنی فی توحید الله در حالی که وقد هدان خدا مرا راهنمایی کرده مرا هدایت کرده با دلایل سگانه عقلی نقلی وحی من هرگز از اون دیدگاه توحیدیم بر نمیگردم ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي من نمی ترسم از آن معبودانی که شما شریک میسازید آنها را ترسم به من هیچ ضرری رسانند الا یشاء ربی مگر رب من چیزی بخواد این بیان قدرت رب است وسع, ربی کل شین علما اون بیان وسعت قدرت این بیان وسعت علم رب من در بر گرفته هر چیزی را از نظر علم یعنی علم او در بر گرفته افلا تتذکرون آیا شما پند گیرید و حال ابراهیم علیه صلات و السلام اونها رو میپرسد که چطور شما از شرک ترسید و من چطور از خدایان شما بترسم شما با خدا شریک میسازید از الله نمی ترسید من از این معبودان پوشالی و قلابی چطور بترسم وكيف اخاف ما اشرکتم چگونه بترسم از اون معبودانی که شما شریک خدا قرار دادید ولا تخافون انکم اشرکتم بالله و شما نمی ترسید که شریک ساختید با الله عزوجل ما لم ينزل به عليكم سلطانا آن معبودانی که خدا نازل نفرموده برای معبودیت اونها هیچ دلیلی هیچ دلیلی ندارید برای خدایی بودن اونها فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون حال خطاب میکنند از ما دو گروه کدوم گروه امنیت داریم اگر راست میگید اگر میدانید ببین امنیت کی دارد امنیت اون گروهی دارد که در ایمانش شائبه شرک نباشد قاطی شرک نباشد اگر ایمانش توأم با شرک هست او امنیت نداره خدا او را مجازات میکنه لذا میفرماید حالا این کلام الهی هست ادخال الهی هست بعضی مفسرین گفتن بعضی گفتن نه ادامه سخن ابراهیم هست کسی که امنیت دارد او را معرفی میکنه اون کیه الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم امنیت اونهایی دارند که ایمان آوردند و خلط نکردند قاطی نکردند ایمان خودشون را ربا با شرک ظلم تفسیر شرک ان شرکه لظلم عظیم اولئک لهم الامن وهم هم مهتدون این افراد براشون امنیت هست و اینها هدایت یافته هستند پس ببینید این دلیل نقلی از ابراهیم شد ای کسانی که شما ادعا می کنید و دم از ابراهیم میزنید که متبع ابراهیم هستید سیدنا ابراهیم علیه السلام این گونه با عبادت خدایان باطل مخالف بود و این استدلالات اونا اگر ابراهیمی هستی بیا به سمت مذهب ابراهیمی بعد از این ادله الله میفرماید و تلک حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إن هس حجت ما دلائل ما كي إن دلائل رما دادم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بر عليه قومش از إن دلائل استفاده کرد نرفع درجات من نشاء بلند میکنیم ما هم علما هم عملا درجات کسی را که مثل ابراهیم ان ربک حکیم علیم همان رب تو هم کارهایش با حکمت است و هم الله علم داره ببینید ابراهیم علیه صلات سلام چون برگزیده الله بود الله عزوجل نعمتهای معنوی و مادی بسیار زیاد بهشون عنایت فرمود اولین نعمت معنوی همین توحید همین وحی همین دلائل محکم توحید که در این دلائل ابطال شرک اثبات میشه و بعد از این الله عزوجل به ابراهیم علیه صلات و سلام اولادی داد که همه این اولاد اینجا اسم تقریبا 17 تا از پیامبران ذکر شده این 17 تا پیامبر بغیر از سیدنا نوح علیه صلات و که نوح جزء اجداد ابراهیم هست از پدران ابراهیم هست بقیه همه اولاد ابراهیم علیه السلام هستند همه اینها از اولاد ابراهیم هستند البته در رابطه با یکی از این پیامبران من خدمت شما عرض بکنم که یکی از اینها عیسی هست خب بقیه اولاد ابراهیم هستند شاید کسی اعتراض بکنه که عیسی چطور فرزند ابراهیم است در حالی که عیسی پدر نداشت من اینو خدمت شما عرض بکنم که این دیدگاه دیدگاه غلطی هست که کسی فکر بکند نسب فقط از طریق پدر ثابت میشه نه از طرف مادر هم نسب ثابت میشه عیسی علیه صلات و السلام فرزند مریم هست از طرف مادر هم از اولاد ابراهیم است نسبش به ابراهیم میرسد و نسب تنها پدری نیست مادری هم هست و الا اگر فقط نسب پدری اعتبار داشته باشه تمام کسانی که امروز ادعای سادات بودن دارند اولاد پیغمبر بودن دارند همه اینها اولاد پیغمبر نباید حساب بشند چرا؟ مگر پیغمبر پسر داشته که از اون اولادی داشته باشد از اون نسلی داشته باشد فرزندان رسول الله در طفولیت فوت کردند هرچی که امروز کسانی که خودشون را منصوب به رسول الله میدانند و منصوب به پیامبر میدانند همه از کدوم طریق اولاد پیغمبر هستند فاطمه الزهرا پس از فرزندان پسری رسول الله نیستند پس معلوم میشه که نسب از طرف مادر هم ثابت میشه مادر هم بالاخره این نیسته که درسته که اصل پدر هست ولی مادر هم نسبش ثابت میشه لذا اینجا کسی نمیتونه اعتراض بکنه که عیسی چطور ذریه ابراهیم است عیسی هم ذریهش هست از طرف مادرش مادرش مریم هست مریم دختر عمران هست خب عمران هم از بنی اسرائیل است از فرزندان حضرت یعقوب و ابراهیم حساب میشه لذا الله میفرماید ووهبنا له اسحاق ويعقوب ما به بخشيريم اسحاق ويعقوب را بخشيريم كلا هدينا هر يك يزين هرما هداية كرديم راهنماهي كرديم ونوحا هدينا من قبل ونوح را ما راهنماهي كرديم إن اصول أنبياء است قبل از این و داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و از ذریه نوح هست یا از ذریه ابراهیم هست داود و سلیمان ببینید اینجا الله عزوجل پیامبران را با هم دیگه در کنار هم قرار داده بعضی ها نگاه میکنیم ترتیبشون بر اساس ترتیب در دنیا بود اما بعضی ها نه یه پیامبر از یک زمانی هست یه پیامبر از یک زمانی حالا این اجتهاد مفسرین ما هست الله اعلم اینا میگویند که اینا با توجه به اینکه این پیامبران با هم اشتراکاتی دارند اینها را در کنار هم قرار داده مثلا عرض میکنم و من ذریته داوود و سلیمان از ذریه ابراهیم داوود و سلیمان است اینا درسته هر دو یک زمان بودند ولی وجه اشتراکشون هر دو تا هم پیامبر بوده هم پادشاه بودند هم پیامبر بودند هم پادشاه بودند و ایوب و یوسف و ایوب یوسف اینا هر دو تا پیامبر مصیبت زده بودند پیامبرانی بودند که بر اینها مصائب زیادی آمد مشکلات زیادی آمد ایوب از یک زمان یوسف از یک زمان و موسی و هارون موسی و هارون هر دو برادر بوده هر دو صاحب معجزات بزرگ بودند. و کذالک نجزل المحسنین ما بندگان مخلص را این گونه پاداش میدیم و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس اینا چهار تا ذکر شده اینجا این چهار پیامبر بر اساس گفته مفسرین هر چهار تا عابد بودند یعنی اینها در عبدیت و در بندگی معروف هستند كل من الصالحين قرآن هم میگه کل من الصالحین هر یک از اینها صال... از بودن صالحین در میان انبیای رتبه خاصی هست و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و همچنین از اولاد ابراهیم اسماعیل و یسع و یونس و لوط حالا این چهار تا پیغمبر گرچه اسمشون معروف است ولی ادیانشون معروف نیست چه دیانتی داشتند چه شریعتی داشتند این زیاد مشخص نیست پس واجه اشتراک این هست و کلن فضلنا علی العالمین هر یکی از اینها را ما بر همه عالمی فضیلت دادیم به نبوه به سبب نبوت و به سبب پیامبری الله عز و جل به اونها فضیلت داد ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الله می فرمد از پدران اینها و از ذریات اینها نسل اینها و برادران اینها و اجتبیناهم و هدیناهم و منها را به نبوت و راهنماییشان کردیم به صراط مستقیم همه اینها را هدى الله یهدی به من یشاء من عباده الله تعالی میفرماید اون چی که به این انبیا داده شد این هدایت از سوی الله بود هدایت الهی هست که این هدایت را الله نصیب هر کسی که بخواهد فرماید یهدی بهی من یشاء من عباده از بندگانش به هر کسی که بخواهد می و ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله فرماید اگر آنهایی که به اونها هدایت داده شده یعنی به وسیله انبیا به وسیله همین انبیا هدایت برای اونها فرستاده شده با وجود این هدایت باز هم شرک بکنند تمام اعمالشون ضایع میشه برباد میشه اولئک الذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین اینجا الله عز وجل بعد از ذکر انبیاء ما در رابطه با انبیا قبل از این انبیا مسلک ابو الانبیا را خاندیم ابراهیم علیه السلام که مسلکش رسالتش پیغامی که خدا به وسیله او فرستاد برای مردمش همش چی بود همش توحید استدلالات توحید و محاجه اهل شرک بعد از اون الله تعالی فرمود که همه نسلش را بسیاری از افراد نسلش و اولادش انبیا بودند اونها را نام برد بعد از این الله تعالی برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که رسول الله هم از همون نسل است از اولاد همون ابراهیم است می فرماید که به وسیله شما ای محمد صلی الله علیه و سلم من به این مردم مکه چی دادم کتاب دادم اولئک الذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوه اینها کسانی هستند که ما به اینها کتاب دادیم یعنی قرآن دادیم حکم دادیم یعنی احکام دادیم نبوت دادیم پیغمبر فرستادیم برای اونها نبوت را به اونها عطا کردیم یعنی به وسیله نبوت اونها را راهنمایی میکنیم حالا یکفر یکفر بها هؤلاء اگر اینها بها یعنی به این آیات به نبوت به کتابها اگر کف کنند اینها اینها یعنی مشرکین مکه این مخاطبین چون که آیات مکی هست یعنی اگر مخاطبین شما اگر این عتبه و شیبه ابو جهل و ابو لهب امثالهم اگر اینها کفر بکنند ما نیازی به ایمان اونها نداریم وقت فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین همانا ما میسپاریم آن را یعنی این دین را این کتاب و حکم نبوت را سپاریم به قومی که آنها نسبت به آن کفر نمی کنند اونها پذیرند اونها تسلیم می شوند عنایت داشته باشیم مراد کی هست علامه علوسی از قول مفسرین مختلف میگه ابن عباس و مجاهد و امثالون گفتن هم الانصار و اهل المدینه یعنی اهل مکه وقتی که استقبال نکردند خداوند سپرد این مسئولیت را به قوم دیگر به اهل مدینه سپرد اونها را الله جل برانگیخت برای نصرت دین برای حمایت دین اونها هستن قوم لیسو بها بکافرین که قومی هستن نسبت به این کافر نیستن و بعضی گفتن اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم مطلقا چه مهاجرین چه انصار همه اینها و همین طور شد یعنی وقتی که اهل مکه ابو جهل و ابو لهب عتبه و شیبه ولید و امیه اینها وقتی که انکار کردن کفر کردن الله عزوجل دیگرانی را به صحنه آورد انصار و مهاجرین در مدینه جمع شدند و دین را و حرکت و نهزت دین را به پیش بردند اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتد ذکر انبیا گذشت الله می فرماید که اولئک الذین هدى الله اینها کسانی هستند که هدایت فرموده اینها را راهنمایی کرده هدى الله یعنی هداهم الله اونها را خدا هدایت کرده فبهداه مقتده به هدایت اونها شما اقتدا کن یعنی <coughs> هرچی که اونها هستن بر اون دیدگاه شما همون اقتدا کن اون چی هست ببینید الله جل در تعلیمات اون انبیا و همچنین در تعلیمات قرآن مجید اون چیزی که آورده علامه ببخشید سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما فرماید چند چیز هستند یکی اینکه الشرک محبت للعمل شرک عمل را چی میکند ضایع میکند برباد میکند لذا اینو یاد بگیر به این هدایت بیا که یعنی از شرک دست بکش دو فضل الكتاب کریم و سنت النبویه از اینجا چی ثابت شد کتاب قرآن مجید فضیلتش و همچنین سنت نبوی سه هداه مقتده یعنی وجوب الاقتداء بالرسول صلی الله علیه و وسلم و اهل العلم و الصلاح من هذه الامه یعنی چند چیز که از این آیه برداشت میشه این سومی هست که باید به رسول الله اقتدا کرد به ائمه این امت اقتدا کرد به علما اهل علم اهل صلاح اهل تقوا اقتدا کرد و چار فرمود قل لا اسألكم عليه اجرا چهارمین چیز حرمت و اخذ العجرت على تبلیغ دعوت الاسلامیه نباید برای تبلیغ برای بیان کردن اجرت خاص و اجرت گرفت و پنجم این هو الا ذکر للعالمین درباره قرآن هست یعنی القرآن الكریم ذکر لكل من یقرأ او یسمع و هو شهید حاضر القلب لذا این پنج چیز را الله تعالی در این آیه بیان فرموده و فرموده که اینها را من عنایت کردم به شما اولئک الذین هدى الله اینها کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده شما هم به هدایت اونها یعنی به روش و طریقه اونها اقتدا کن و در مقابل این تبلیغ اجر نگیر و این در واقع این قرآن پندی هست برای عالمیان در آیات گذشته بعد از ذکر انبیاء الهی الله عز و فرمود که به این پیامبر که یکی از همون سلسله انبیا هست هم ما کتاب دادیم حکمت دادیم حکمت یعنی تفسیر و تشریح اون کتاب و نبوت دادیم حالا مخاطبین یعنی اهل مکه اگر کفر بکنند گروه دیگر را ما میسپاریم به اونها که اونها مهاجرین و انصار بودند و اونها انکار نکردند ناسپاسی نکردند ناشاکری نکردند و از کتاب الهی استقبال کردند حال الله تعالی بعد از این مطلب سرزنش می فرماید عتاب بیان می فرماید برای مخاطبین که قدردان نبودند و ما قدر الله حق قدره و ما قدر الله حق قدره بسیاری تفسیر کردن منصوب است به ابن عباس رضی الله عنهما و ما عظم الله حق عظمته یعنی تعظیم الهی را اون حق عظمتی که داشت تعظیم نکردند قدردان خدا نبودند مخاطبین چرا؟ چون که گفتند اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء خداوند بر هیچ بشری هیچ چیزی نازل نکرده این دروغه این خلاف است خدای عزوجل بر همه این انسانهای مقدس که نامشون برده شد ازشون یاد شد انبیاء الهی بر اینها وحی فرستاده بر اینها احکام فرستاده کتاب فرستاده لذا این خلاف هست اما الان بحث اینه که اینها چه کسانی هستند که گفتن اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء بسیاری از مفسرین معتقدند که اینها مشرکین مکه هستند مشرکین مکه با اشاره و ایماء یهود با راهنمایی یهود اونها میگفتند که خداوند بر هیچ بشری هیچ چیزی نفرستاده الله عزوجل در جواب فرمود که خب کتاب را بر موسی کی نازل کرد قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی یعنی شما کتاب موسی را که قبول دارید خب، چونکه مشرکین موسی را به عنوان پیامبر خدا قبول داشتند و کتاب موسی را به عنوان کتاب آسمانی قبول داشتند اما بهش ایمان نمی آوردن به دلیل اینکه می گفتند ما مکلف نیستیم که به او ایمان بیاوریم اون کتاب برای بنی اسرائیل است برای ماها نیست ولی به عنوان کتاب آسمانی و کتاب خدایی قبول داشتند حالا الله عزوجل میفرماید اگر خداوند کتابی نازل نکرده پس کتاب را بر موسی کی نازل کرد بنابراین برخی از مفسرین معتقدند که اینجا روی سخن با مشرکین است چون این آیات آیات مکی هستند چون این سوره سوره مکی هست اما بسیار معتقدند نه اینجا مخاطبین گرچه این آیات مکی هستند مخاطبین یهودی ها هستند چون در ادامه میاد که تجعلونه قراطیس اون کتاب را شما برگ برگ کردید تک پاره کردید به بخشی از کتاب که به نفتون هست عمل کردید به بخشی دیگر عمل نکردید خب این کدوم کتاب را برگ برگ کردند تورات را کی کرد یهود کردند مشرکین که نکردند بنابراین بسیار معتقدند که اینجا مخاطب این آیه گرچه این آیات مکی هستند اما یهودی ها هستند چون پشت صحنه یهود بودند مشرکین که جاهل بودند بی سواد بودند چیزی بلد نبودند هر بحثی می کردند هر مباحثه ای هر مناظره ای هر سوالی مطرح می کردند از کی راهنمایی می گرفتند از یهود لذا خداوند اینجا خطاب به یهود فرموده لذا جواب اونهاست که اونها میگفتند که ما انزل الله علی بشر من شيء. الله میفرماید که شما قدردان خدا نیستید یعنی خداوند را شما نشناختید بعضی میگن و ما قدر الله حق قدره یعنی ما عرف الله حق معرفته شناختی که نسبت باید به خدا داشته باشی شما ندارید چون خداوند عزوجل مستقیما به میدان نمیاد مستقیما به صحنه نمیاد همیشه خدای تعالی به وسیله بندگان خاص و به وسیله بندگان مقرب بقیه بندگان را راهنمایی میفرماید لذا الله می فرماید وما قدر الله حق قدره اینها الله را نشناختند حق شناخت الله را تعظیم نکردند قدردان الله نبودند حق تعظیم و قدردانی چرا؟ به چه دلیل؟ اذ قالوا از علت است اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء به دلیل اینکه اینها گفتند خداوند بر هیچ بشری هیچ چیزی نازل نکرده حالا جواب پاسخ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی بگو چه کسی هست آن ذاتی که کتاب را نازل فرمود آن کتابی که موسی آورد آن کتابی که در زمان خودش نورا و هدل للناس نور بود هدایت بود برای مردم قرآن در زمان تورات در زمان خودش صفات را داشت سبب هدایت بود سبب روشنی بود اما شما مخاطبین به خاطر اغراض نفسانی به خاطر اهداف شیطانی چکار کردید تجعلونه قراطیس شما قرار میدهید آن را ورق ورق قرطاس قراطیس جمع قرطاس است قرطاس کاغذ را میگن کاغذ کاغذ برگ برگ تک تک کردید چون که تورات بر الواح بود بر برگه ها نوشته شده بود لذا هر برگی را که به ضررشون بود اون نشون نمیدادند هر برگی که به ضرر نبود اون نشون میدادند مثلا برگی که در رابطه با درباره عبادت بود درباره صدقات بود درباره خیرات بود اون نشون میدادند که پولی جمع کنند اما اون برگی که در اون اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم بود در اون علائم نبی خاتم بود اون را به مردم نشان نمیدادند حالا برگ برگ کردن کنایه از این هست که افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض یعنی به بخشی ایمان دارید به بخشی کفر میکنید بخشی را که به نفعتون هست باور دارید بخش دیگر را که به ضررتون هست قبول نداره این هست معنی تجعلونه و ادامه تجعلونه قراطیس را تفسیر کردن تجعلونه قراطیس قرار دادید اون را برگ برگ یعنی چه؟ یعنی تبدونها و تخفون کثیرا ظاهر کردید آن را و بسیاری را مخفی کردید که به ضرر شماست وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم الله میفرماید که به وسیله همین کتاب به شما آموزش داده شد و علمتم شما آموزش داده شدید ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم اون چیزی که شما نمیدانستید و نه پدران شما الله عزوجل به برکت این کتاب به برکت تورات به شما خیلی چیزها یاد داد قبلا جاهل بودید بلد نبودید این بلد شدید این کتاب را کی نازل کرد اونها از فرط خجالتی از بس که خجالتا جوابی ندارند الله تعالی میفرمای خودتون جواب بدهید قل الله ای قل انزل الله کی نازل کرده الله نازل فرموده ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون سپس بگذار اینها را ترک کن اینها را ای پیامبر محبوب من فی خوضهم خوض میگویند عمق مباحث لا یعنی لهو و لعب بیهودگی در همون عمق مباحث خودشون یلعبون وقت سپری کنند بازی بکنند وقت ضایع کنند بذار اینها را علی ای حال پس از این آیه ثابت شد که خداوند بر بشر کتاب نازل کرده خداوند بر انسانهای مقدس کتابهای که در اون کتابها نور بوده هدایت بوده راهنمایی بوده برای همه فرستاده حال آخرین سلسله اون کتابها این کتاب است حالا الله عزوجل بعد از اثبات اون کتابها درباره قرآن و فضیلت قرآن فرماید وهذا کتاب انزلناه مبارک این کتاب کتابی هست کتاب تنوین تعظیم است یعنی این کتاب بسیار بزرگی هست انزلناه ما این کتاب را فرو فرستادیم نازل کردیم مبارکون این فضائل کتاب است اولین فضیلتش مبارکون دارای برکات است عزیزان قرآن کریم کتاب برکته یعنی وقتی که کتاب در زندگی ما انسانها باشد در عمل ما باشد در زندگی روزمره تلاوت در زندگی برکت می آید به احکام قرآن به دستورات قرآن عمل بشه زندگی دگرگون میشه و دومین فضیلت مصدق الذی بین یدی تصدیق کننده آن کتابی هست که قبل از این هست این دومی فضیلت اما قرآن چرا فرستاده شده هدف انزال ولتنذر ام القرى من حولها تا که به وسیله این قرآن بیم بدهی ام القرى مردم ام القرى مراد هستند ام القرى مراد مکه مکرمه هست مکه را چرا ام القرى میگویند بسیاری معتقدند به خاطر اینکه اونجا امیون هستند اونجا امیون هستند افرادی که بالاخره ناخان و بی سواد و کم سواد ولی این دلیل دلیل درستی نیست درست اونجا امیون بودن النبی الامی الذي لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم که اونجا هست که امیون را الله تعالی پیغمبر را در میان امیون فرستادن ولی علت اصلی این نیست که به مکه بگویم ام القرا ام به معنای مرکز است ام به معنای پایتخت است مرکز است پایتخت و مرکز تمام شهرها چطور مرکز مرکز تمام بلاد هست ببینیم مکه مکرمه اگر شما عزیزان حتی بررسی بکنید از نظر جغرافیایی در مرکز تمام زمین کره زمین قرار داره حتی از اونجا اگر قطب شمال و قطب جنوب را کسی بالاخره در نظر بگیرد در وسط وسط مکه مکرمه هست از نظر تقسیمات جغرافیایی مختلفی وقتی که نگاه میکنیم مکه در وسط است لذا مکه مکرمه ام القرا هست از این جهت و شاید یکی از دلایل انتخابش اینه که برای آخرین دین این شهر به عنوان مرکز انتخاب شده چون در ناف دنیاست در وسط دنیاست نقطه میانی دنیاست از اونجا به بعد بالاخره شرق و غرب و شمال و جنوب همش مناطق هستند لذا به این دلیل به مکه ام القرا گفته میشه اما آیا قرآن فقط برای اهل مکه فرستاده شده نه قرآن کتاب عالمی هست برای همه عالمیان هست چند بار شما آیات را خواندید که برای همه جهانیان هست پس و من حولها اطراف مکه اطراف مکه تمام دنیا هست وقتی که او ام القرآن است وقتی که او مرکز است او ناف است، او وسط است محول کی هستند منحول هر کسی که در اطراف و اکناف باشد پس قرآن برای همه هست این نشان دهنده عمومیت بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم است والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به الله عزوجل بیان میفرماید که چه کسانی به قرآن ایمان می ببینید کسی به قرآن ایمان می که به آخرت ایمان داشته باشد از عذاب آخرت از پرسش و پاسخ آخرت بیم داشته باشد به همین دلیل میفرماید والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به آنهایی که به آخرت ایمان دارند آنها به این قرآن ایمان میآورند مشرکین که ایمان نداشتند یهود و نصارا که ایمان نداشتند اونا به قرآن هم ایمان نیاوردند و این اصلاح عقیده هست یعنی کسانی که عقیدهشون اصلاح باشد و دوم اصلاح عمل اونها که عملشون اصلاح باشد به قرآن ایمان میآورند کیا هستن؟ و هم علی صلاتهم یحافظون اونها بر نمازهای خودشون محافظت میکنند مداومت میکنند همیشه نماز میخوانند و من اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء از به خدمت شما که اینجا الله تعالی سرزنش میفرماید مشرکین را حالا منظور از این چه کسانی هستند بعضی میگن که منظور ولید ابن مغیره هست بعضی میگن نظر ابن حارس هست بعضی میگن عبدالله ابن ابی سر هست که عبدالله ابن ابی سر یکی از کاتبان بود وقتی که آیه نازل شد و هنوز فتبارک الله احسن الخالقین نازل نشده بود او گفت وقتی که آیات الهی را شنید به وجد آمد خود به خود به اختیار از زبانش خارج شد فتبارک الله احسن الخالقین رسول الله فرمود در ادامه همین بر من نازل شده این با خودش گفت که پس این کتاب یه چیز توهمی هست همونطور که در ذهن من آمد به جای اینکه هدایت بشه به جای اینکه هدایتش بیشتر بشه و بگه که الله عزوجل اون چیزی که میخواد نازل بکنه قبلا به ذهن من آورد گفت که پس از طرف خودش پیامبر اینها را میگه به همین خاطر بعضی گفتن که این مرتد شد عزو بالله مرتد شد گریخ به طرف مکه و گفت که ایشون از طرف خودش میگه من هم توانستم مثل اون کتاب چیزی بیارم و بعدا آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که این فرد یعنی عبدالله ابن ابی سرح اگر زیر غلاف خانه کعبه هم بره و پناه ببره بازم بهش پناه نمیدیم اما چون برادر رضایی سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه بود وقتی که مکه مکرمه فتح شد سیدنا عثمان گفت یا رسول الله من میخوام که به این پناه بدید و اینو شما ببخشید بالاخره آن حضرت صلی الله علیه و سکوت کردن دیدن که وقتی که عثمان پناه داده بعضی میگن که متمایل نبودند ولی بالاخره در پناه عثمان در آمد و بعدا در فتوحات بعدی دوباره مجدد اسلام را قبول کرد و در یکی از جنگ های در بلاد آفریقا کشته شد شهید شد حالا بعضی میگن او مراد هست اما بعضی دیگه میگویند که نه افراد مختلفی ارز کردم نظر ابن حارس چنین اظهاراتی کرده دیگران هم چنین اظهاراتی کردن منظور اینه که هر یکی از مشرکین مکه بهتر آیه را به عمومش بگذاریم آیه را به خصوص در رابطه با فرد خاصی نه امروز هم شاید یک نظر ابن حارسی یا ابو جهلی یک ولید ابن مغیره باشد که بگه سا انزلو مثل ما انزل الله من هم مثل قرآن میتونم بیارم لذا وقتی که محمل آیه را عام بدانیم و عام قرار بدهیم اون وقت میشه که مصداق این آیه برای همیشه داشته باشیم مصادیقی اما خاص بگیم فلانی هست دیگه مصداقی خاص عمومی نمیتونیم داشته باشیم به این خاطر بهتر از این نوع آیاتی که فهمشون بر شعن نزول موقوف نیست این آیات را چکار بکنیم به یک شعن نزول خاص اختصاص ندیم تا عمومیت از آیه مفهوم بشه لذا الله می و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ او قال اوحی الی یا میگوید به من وحی شده ولم یوح الیه شیء در حالی که به او وحی نشده بعضی میگویند این قول سوم را خدمت شما عرض کنم بعض میگن مراد از این مدعیان نبوت هستند گرچه بعضی از اینها در زمان رسول الله بودند مثل مسیلمه کذاب اما بعضی ها بعدا آمدند لذا بعضی میگن منظور مدعیان نبوت هستند چه اونهایی که در زمان رسول الله چه اونهایی که بعدا آمدند مسیلمه کذاب است اسود انسی است اون زنه هست که ادعای پیغمبری کرد در قرنهای بعدی کسانی دیگه اینها مصداق هستند لذا ومن قال سانزل مثل ما انزل الله چه کسی ستمگرتر از اون انسانی که میگوید سانزل مثل ما انزل الله ان قریب من نازل میکنم آنچه که نازل کرده الله الله عزوجل برای این انسان های دروغگو و برای این انسان های مفتری تخویف بیان میفرماید اینها را بیم میدهد ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت اگر شما ببینی زمانی که ظالم ها در سختی های موت هستند همین افراد وقتی که در شدائد موت قرار میگیرند والملائکت باسطو ایدیهم و دست ها را برای بسوی اونها دراز کردند باسطو بالعذاب بخاطر چی؟ بخاطر عذاب میخواند عذابشون بدن به اونها میگن اخرجو انفسکم جانهایتون را تحویل بدید من معلوم میشه قبلا من خدمت شما عرض کردم که وقتی که مؤمن باشد راحت جانش را نفسش را روحش را تحویل میده روحش به راحتی از کالبد خارج میشه اما وقتی که مشرک باشه او مقاومت میکند او نمیخواد که جان بده او نمیخواد تحویل بده او بالاخره گلاویز میشه او سعی میکنه که روحش جدا نشه محکم میچسبد به همین خاطر سکرات بر او سخت میشه البته این نکته خدمت شما عرض بکنم که منظور از این مریضی نیست خیلی ها هستند که مریضی بسیار طولانی از مؤمنین متحمل میشند حالا این مریضی کل به عنوان سکرات حساب نمیشه و بسیاری از کفار هستن که زود بدون مریضی روحشون از کالبدشون کنده میشه این معنیش این نیست که سکرات نداشته اون کیفیت سکرات را ما نمیفهمیم با این نیست که کسی دو تو بیمارستان افتاده بگیم تو سکرات است نه اصل سکرات کیفیتش را الله میداند زمانی که فرشته می آید خود طرف مقاومت میکنه الان چقدر طول میکشد الله بهتر میداند ولی روح کافر وقتی که قبض میشه بسیار سخت میشه اما روح مؤمن به آسانی ولی اینکه مؤمن چهار ماه مریض بوده ولی اینکه چهار ماه تو کما بوده امکان داره چهار ماه تو کما بوده اما وقتی که روحش ازش گرفته میشه راحت ازش گرفته میشه لذا شما از این آیه اینطور نفهمید که هر کسی که مثلا تو کما بود اون تو سکرات است نه بس افراد هستن تو کما هستن هیچ بهشون حالی نیست هیچ متوجه هم نیستن سکرات با مریضی قبل از موت هیچ ارتباطی نداره مریضی قبل از موت امکان داره برای مؤمن هم باشه برای کافر هم باشه سکرات که اینجا آیه میگه سختی که ما کسانی که اطراف اون محتضر نشستیم ما متوجه نیستیم اون خودش متوجه است و اون برای کافر هست برای مؤمن نیست و در دنیا احساسم نمیشه بقیه کسان نمی نمیتونن تشخیص بدن و الا اگر ما احساس میکردیم ما بقیه میفهمیدیم خب هر یکی میدید که مال کافر چقدر سخت شد و مال مؤمن چقدر آسان شد همه از ترس ایمان می آوردند بعض همون مسئله ایمان خوف بود لذا الله می فرماید ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت اگر ببینی زمانی که ظالم ها در شدائد و سختی های موت هستند والملائکه باسطو ایدیهم و ملائکه دستهای های خودشون را بلند کردن به سوی اونها اخرجو انفسکم به آنها میگویند اخرجو انفسکم نفس خودتون را روحیت خودتون را بیرون کنید یعنی تحویل بدید و در آیه دیگه هست شما خاندید که وقتی که این ملائکه میخواند روحشون را بگیرن کتک میزنن به مجرمین یضربون وجوههم و ادبارهم <coughs> چهرهشون را میزنند سیلی میزنن و پشتش را میزنند که یا الله روح را تحویل بده اليوم تجزون عذاب الهون الله می فرماید امروز شما پاداش داده می شوید به کیفر اعمالتون می رسید به عذاب ذلت بار می رسید چرا یعنی عذاب ذلت از امروز شروع میشه بما کنتم تقولون على الله غیر الحق به سبب اینکه شما می گفتید بر الله غیر حق را می گفتید غیر حق چی بود مثلا با خدا شریک می ساختید شما می گفتید که خدا چیزی ما انزل الله على بشر من شی اینا تمام غیر حق هستن کفر می کردید می گفتید قیامتی وجود نداره و کنتم عن آیاته تستکبرون دلیل دوم شما از پذیرش آیات الهی استکبار می کردید سر باز می تکبر نشون می قبول نمی کردید لذا حالا شما عذاب خدا را بچشید ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الله تعالی نتیجه اخروی اینها را بیان میفرماید که شما تک و تنها پیش ما هیچ کسی با شما نیست ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره یعنی شما پیش فرادا میایید همان گونه که ما شما را آفریدیم بار اول بار اول وقتی که انسان آفریده شد آیا لباس داشت؟ لباس هم نداشت از مادر بدون لباس آمد بعدا پدر و مادر براش لباس خریدند و به تنش دادند معنا این میشه که یعنی حتی در محضر الله عزوجل بدون لباس شما میایید و ترکتم ما خولناکم خولناکم یعنی اعطیناکم هر چی که ما به شما دادیم پشت سر میگذارید تو دنیا میگذارید وراء ظهورکم ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وقتی که اینو از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدند گفتن یا رسول الله اونجا در اون میدان وقتی که همه بدون لباس به محضر خدا حاضر میشوند خب بسیاری هم مردن بسیاری ها زن هستند همدیگر را نمی بینند آیا این سبب نمیشه که همدیگر را بدون لباس ببینند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ای عایشه وحشت به اندازه ای هست که هیچ کسی دیگری را نمی بیند همه به حال خود گرفتار هستند این هم است و دیگه اینکه اونجا همه بدون لباس چون که اونجا وقتی که تازه انسان از قبر بلند میشه چنان تاریک است چون نه خورشید است نه ماه هست نه ستاره هست نه لامپ دیگه هست چی نیست تاریک تاریک انسان شبه را هم نمیبیند کسی بخواد دست خودش را نگاه کند هم نمیبیند چطور انسان عورت دیگری را میبیند بیند چنان تاریکی است الله تعالی فرماید که همه نورها چی میشه خاموش میشه اما بعدا و اشرقت الارض بنور ربها با نور پروردگار که الله بهتر کیفیتش را میداند تمام زمین و فضا روشن میشه تا اون وقت الله عزوجل قطعا برای این بنده که بدون هیچی در محضرش حاضر شده برنامه ریزی میفرماید دستوری صادر فرماید لذا الله میفرماید ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره همانا شما پیش ما فرادا آمدید تکو تنها آمدید یعنی میایید قبلا خدمت شما من ذکر کرده بودم که مباحث آخرت را الله عزوجل جو هنوز اتفاق نیفتاده با سیغه ماضی فرماید. چون که یقینی هست قطعی هست این اتفاق میفته اصلا فرض کن افتاد لذا الله میفرماید و ترکتم ما خولناکم ترک کردید یعنی ترک میکنی اون چی که ما دادیم به شما پشت سر و اینکه در دنیا میگفتید ببینید مشرکین اعتقادی به آخرت نداشتند اما اعتقادی به شفاعت و سفارش داشتند در مقدمه و در مسئله اله ما خواندیم که منظور اونها از سفارش شفاعت شفاعت در دنیا بود مصائب و حوادثی که در دنیا برایشون اتفاق می افتاد می گفته این خدایانی که ما برایشون گوسفند و شتر کشتیم اینها سفارش ما را می کنند حالا الله تعالی می فرماید اون سفارشی هایی که شما می گفتید هر جا مصیبتی باشه به درد ما بیخورند چرا اونها را با شما نمی بینیم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ما نمی بینیم همراه با شما سفارشی های شما را آنهایی که شما می پنداشتید که انهم فیکم شرکا آنها در شما یعنی فیکم فی عبادتکم در عبادت شما شریکند یعنی با خدا شریکند که اونها را هم عبادت کنید لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون همانا قطع شد بین شما یعنی فاصله افتاد و ضل عنکم گم شد زایع شد باطل شد از بین رفت ما کنتم تزعمون آنچه که شما میپنداشتید فکر میکردید اونها به درد تو میخورند نخوردند رابطه و رشته چی شد قطع شد ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي این دلیل عقلی هست الله عز و جل با دلائل عقل ثابت می فرماید قدرت خودش را و همچنین بعث بعد الموت را ببینید یک حب هست یک دانه هست بذر هست یا یک خسته خرما وقتی که در زمین انداخته میشه از دل این جوانه میزنه بیرون کی هست که این قدرت را به نمایش میگذارد الله هست اون زمین مرده را الله چطور میکند به وسیله این حبوبات به وسیله این نوات زنده میکند این زمین خشکیده تبدیل به یک چمنزار میشه درخت های میشه که همه زنده میشه روز به روز رشد میکنه دلیل حیات را دیگه میبینیم در درخت ها یه روزی خشکه یه روزی دیگه سبزه میوه نداره یه روز دیگه میوه میوه خامه باز پخته شد رسید اینا همه دلیل چی هست حیات است پس این مرده را کی زنده کرد الله چرا انسان مرده را نتونه زنده کنه به طریق اولا میتونه الله می فرماید ان الله فالق الحب والنوا همانا الله عز وجل می شکافت حب را دانه و نوا و خسته خرما را یخرج الحی من المیت این نمونه دیگر بیرون می کند زنده را از مرده و مرده را از زنده زنده را از مرده مثل اینکه یک انسانی را از نطفه از قطره نطفه مرده نطفه جان ندارد و همچنین یک به اصطلاح جوجه را از تخمی که مرده هست هیچ تکان نمیخورد ولی از دل اون تخم چطور جوجه در میاد و صورت های دیگری هم گفتن مثلا از انسان مرده یعنی از کافر انسان زنده یعنی مؤمن مثل از آذر ابراهیم و بالعکس اگر بگیم از نوح کنعان و از انسان زنده اون نطفه مرده و از مرغ زنده اون تخم مرده منظور اینه که همه را عکس الله جابجا می کند از این به اون از اون به این این کار الله هست یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله این ذاتی که داره این قدرت است الله هست فانا توفکون به کدام سمت شما به انحراف کشیده می شوید از عبادت خدا به کدام سمت برده شوید یعنی توسط شیاطین چرا فریب خورید و به طرف عبادت دیگران میر این قدرت مال الله است این ذات پروردگار است که قدرت نمایی کند فالق الاسباح همونطور که شکافنده چی هست حب هست شکافنده نوا هست از دل او چی جوانه را بیرون همین همینطور شکافنده صبح هست یعنی چه یعنی از دل تاریکی شب سپیده صبح را و نور صبح را چی میکند طلوع میده فالق الاسباح فالق چرا میگند؟ چونکه شب را هم یعنی اون تاریکی را هم میشکافد و از دل اون تاریکی اون سپیده و اون نور فجر را الله تعالی خارج میکنن وجعل اللیل وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا الله عز وجل قرار داد شب را سبب سکن شما باعث سکونت این پرده شب و این چادر سیاه شب وقتی که بر تمام عالم انداخته شده یه سکونی میاره یه آرامش میاره و همچنین الله قرار داد خورشید را و ماه را برای حساب برای چی؟ برای حساب قرار داد نه برای عبادت ماه برای این نیست که شما عبادتش کنید خورشید برای این نیست که برای شما عبادتش کنید ماه و خورشید برای این هست که شما شب و روزتون را حساب کنید ماه و سالتون را حساب بکنید چرا جابجا کردید قاطی کردید اون چیزی که برای حساب شما قرار داده شده برای تاریخ شما و برای منافع دیگر شما از سوی الله اختصاص داده شده شما گرفتید خودش را عبادت میکنید ذالک تقدیر العزیز العلیم این اندازه که هر چیزی را برای یه چیز خاصی الله تعالی درست کرده ان جانب ذاتی هست که هم غالب است و هم علیم و دانا است علاوه از این دلیل دلائل دیگر و هو الذی جعل لكم النجوم الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما ستاره ها را لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر به این ستاره ها راهنمایی بشید در تاریکی های بر و بحر ببینید ستاره گرچه نورش به اندازه نیست که انسان جلوی راهش را ببیند چرا نور خورشید بله نور ماه بله ولی ستاره نه ستاره نورش اندک است اما هدایت هست چون که ستاره کسانی که شناخت دارند و علم دارند از روی ستاره میتونند که شمال و جنوب را تشخیص بدند چپ و راست را تشخیص بدند به همین دلیل از مردم در گذشته در بیابانها هر مسیری را که میپیمودن به وسیله ستاره میرفتند الان هم به وسیله گرچه راهدارها این کشتیبانها و ناخداها ملوانها تو دریا به هر سمتی میرن ولی گاه گاهی اون راهدارشون که خراب میشه از طریق ستاره کسانی که بلد هستن مسیر را ادامه میدن پس ستاره یکی از بهترین وسیله هایی برای راهنمایی هست که انسان گم نشه لذا الله میفرماید وهو الذي جعل لكم النجوم الله آن ذاتي است که قرار داد برای شما ستاره ها را لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر تاکہ راہنمائی کن حاصل کنی بے وسیلے آن در تاریخ خشکی و دریا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون همانا ما واضح و روشن بیان میکنیم این آیات توحید را این دلائل توحید را لقوم يعلمون برای قومی که میدانند یعنی مستفیدین من الآيات کیا, کیا هستند الذين يعلمون کسانی که علم و درک و شعور داشته باشند و هو الذي انشأكم من نفس واحده الله آن ذاتی است که شما را خلق کرد از نفس واحده همه شما از یک پدر هستید نسل شما یکیه نفس واحده هستید اما فمستقر و مستودع هر یکی از شما یک مستقری دارد و یک مستودعی دارد آیت داشته باشید در تفسیر مستقر و مستودع اقوال زیادی هست که من خدمت شما اشاره می کنم به همه اقوال اولا مستقر معنای لفظیش هست جای قرار جایی که انسان همیشه اونجا میماند بیشتر میماند مستودع یعنی جای ودیعت جایی که موقتا به امانت گذاشته میشه حالا بعضی از اهل تفسیر میگویند که مستقر آخرت است چن جای همیشگی حالا در آخرت یا جهنم هست العیاذ بالله یا بهشت است رزقنا الله متوجه شدید مستقر را الله میداند مستودع یعنی جایی که موقت هستیم دنیا هست یا قبر است یا برزخ است خلاصه اینه که ما یه مدتی موقتا یه جایی هستیم مثلا در دنیا بعدا موقتا تو قبریم در عالم برزخ هستیم اما جای همیشگی که استقرار میدانیم استقرار داریم اونجا الله میداند اون مشخص شده پس الله تعالی برای شما مستقر هم تعیین کرده همیشه کجا هستید و هم برای شما چی تعیین کرده مستودع که مدتی کجا هستید پس مستقر آخرت است و مستودع چی هست دنیا هست یا قبر است بعضی میگن مستقر اینا هر دو مربوط به دنیا هستند مربوط به آخرت نیستند مستقر رحم مادر است مستودع صلب پدر است یعنی مدتی انسان در اصلاب هست انسان ها در اصلاب آبا هست موقتا بعدا قرار میگیرند در کجا در ارحام امهات پس اونجا تا دیر میمانند و بعدا انسان به وجود میآید بعضی گفتن این مفهومه علی ای حال الله عز وجل همه چیز را مقدر کرده همه چیز را مقرر فرموده قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون ما آیات را واضح و روشن بیان کردیم برای قومی که بفهمند درک داشته باشند و هو الذی انزل من السماء ماء اینها دلایل انفسی بود بعد از این میرسیم به دلایل آفاقی این همه دلایل توحید هستند یعنی این خدایی که این همه دلائل را از او میبینید چرا با او شریک میسازید و هو الذی انزل من السماء ماء الله آن ذاتی است که از آسمان آب فرو فرستاد فاخرجنا به نبات کل شیء این تشریح فالق الحب هست نه اول خواند ان الله فالق الحب والنوى چکونه اون حب را میشکافت الله چگونه اون دانه را الله باز میکند الله میفرماید فاخرجنا به نبات كل شيء ما خارج کردیم به وسیله اون نبات هر چیز را فاخرجنا منه خضرا از اون سبزیجات را ما بیرون کردیم نخرج منه حبا متراکبا از این سبزیجات بیرون میکنیم های سوار هم خوشه را ببینید چطور همه حبوبات بر همدیگه سوار شدن بر همدیگه چیده شدن و مرتب و منظم قرار داده شدن و من النخل من طلعها این تشریح نوا هست اون تشریح حب بود نه فالق الحبه و این هست و من النخل این تشریح نوا هست اون خسته خرما چی میشه نخل میشه و من نخل من طلعها و همچنین از نخل خرما من طلعها از شکوفه آن از شکوفه که میروید و دهن باز میکند در شکوفه او چی میبینید قنوانون یعنی خوشه ای که دانیه دانیه یعنی نزدیک شما قرار گرفته در دسترس شما قرار گرفته یعنی به راحت او را بر اگر بالفرض اون ارز کنم که خوشه خرما بالا باشد خدای عزوجل روی این نخل چنان نردبانهای درست کرده و چنان پله های خدایی هستند که راحت میره و نزدیکش هست راحت اون خوشه را چی میکنه میبره بر میداره و لذا دانیه گرچه دنوب نزدیک را میگن ولی در دسترس و غیر از این علاوه از این باغات دیگری هستند از میوه دیگر و جنات من اعناب و زیتون و رمان و همچنین باغاتی هست از انگور از زیتون از انار مشتبه و غیر متشابه بعضی با هم دیگه مشابهت دارن بعضی ندارند تعمشون شکلشون رنگشون الله فرمد انظروا اذا الى ثمره اذا اثمر و ینعه ببینید به میوه وقتی که میوه میرسد میوه میکند و ینعه ینع یعنی رسیدن را میگن پختگی میوه را میگند یعنی پخته شدن کامل شدن رسیدن میوه وقتی میرسد ببینید چه, چه رنگ زیبایی داره چه طعم خوشی دارد ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون همانا در همه اینها آیات و نشانات است دلایل هست اما این دلایل مالکی هستند لقوم یؤمنون مستفیدین من الآیات برای قومی که اونها ایمان داشته باشن به خدا برای قومی که یگانگی خدا را باور داشته باشند از این آیات بر توحید الله عزوجل به نحو احسن استدلال می کنند اما اینجا الله عزوجل انسان ناسپاس را انسان ناشاکر را و انسان مشرک را اتاب می فرماید برای او اتاب بیان می فرماید توبیخ می کنه سرزنشش می کنه که این همه آیات الهی را می بینند این همه آثار قدرت را می بینند اما باز برای خدا چی درست کردند چه تراشیدند چه از خود ایجاد کردند العیاذ بالله خدا را برای خدا خانواده ای درست کردند که در این خانواده هم همسر وجود دارد میگویند که دختران سرات جنات همسران خداوند است العیاذ بالله برای خداوند دختر که ملائکه باشند دختر تراشیدند و درست کردند برای خدا پسر درست کردن مثل مسیحیان مثل یهودیان عزیر را عیسی را و خیلی از انسانهای دیگر که اولیاء الهی را نائبان خدا میگویند نائب همون ولی عهد است نائب همون جانشین هست لذا اینها چیزهایی هستند که انسانها از خود درست کردند این همه آیات و این همه آثار قدرت بیانگر این است که خدا نیازی به هیچ ندارد نه نیاز به خانواده دارد نه نیاز به زن دارد نه نیاز به دختر و پسر دارد نه نیاز به نائب و ولیه دارد کسی نیاز به اینها داشته باشد که او محتاج باشد مرد نیاز به زن دارد زن نیاز به مرد دارد پدر نیاز به پسر دارد پسر نیاز به پدر دارد دخترم ها کذا مادر و دخترم ها کذا اینا تمام دلیل احتیاجند دلیل عجزند دلیل ناتوانیند عاجز و محتاج کسی هست که این قدرت ها را ندارد ذاتی که همه قدرت فلکیات شمس و قمر آسمان و زمین دنیا و آخرت که شما خاندی چندین دلیل اینا مال او هست او چطور میتونه خانواده داشته باشد لذا خداوند سرزنش میفرماید این قوم لا یعقل را این قوم ناسپاس را که وجعلو لله قرار دادن برای الله شرکا الجن شریکان از جنات شریکان که جز اعضای خانواده الله علیه و حتی بعضی میگویند بسیاری معتقدند مثل مجوسی ها که میگویند که یک خدای خیر هست و یک خدای شر هست خدای خیر ارز کنم که خیر را و خوبی ها را خلق می کند و خدای شر چی را خلق می کند بدی ها را یعنی اونها از جنس جنات هستند و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم در حالی که الله این جنات را خلق کرده اینا را کی خلق کرده اینا مخلوق الله هستند خالقشون الله است و خرقو له بنین و بنات بغیر علم تراشیدن برای خدا یعنی از خود درست کردن از خود تراشیدن برای خدا پسرانی و دخترانی از روی جهل و لا علمی به غیر علم سبحانه الله پاک از این اولاد از داشتن چنین دختران و پسرانی و تعالی عما یصفون الله بلند و بالاتر است از آنچه که توصیف میکنم برایش از آنچه که بیان میکنم برایش و بعد از این الله تعالی دلیل عقلی بیان می فرمد بدیع السماوات والارض اون ذات ذاتی هست که از ابتدا از بدو آفریننده آسمان ها و زمین است بدیع یعنی بدون الگو بدون نقشه قبلی بدون نمونه قبلی لذا وقتی که او اینقدر قدرت داره انا یکون له ولد چگونه برای او میتواند ولدی باشد در حالی که ولم تکن له صاحبه برای او صاحبه نیست برای او همسری و زوجه وجود ندارد چطور اولاد میتونه برایش باشه عرض کردم اینها تمام دلیل احتیاجن این ربطش را شما بفهمید که از یک طرف الله تعالی قدرتش را بیان میکنه این قدرت داشتن دلیل عدم احتیاجه اولاد داشتن دلیل چیه؟ احتیاجه اینا با هم تعارض هستند پس وقتی که خالق آسمان ها و زمین است نمیتونه فرزند اولاد داشته باشه و خلق کل شیء هر چیز را او خلق کرد حتی همین انسان هایی که شما میگید همین جناتی که شما میگید جنات را خلق کرد عیسی را او خلق کرد و هو بكل شیء علیم اون نسبت به هر چیزی علیم هست نسبت به هر چیزی داناست ذالکم الله ربکم این نتیجه این دلائل گذشته هست این الله هست اللهی که رب همه شماست به این نتیجه میرسیم که لا اله الا هو هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست بجز او خالق کل شی دلیل عمده لا اله الا هو چیه خالقیت است کی را میپرستی اونی که من خلق کرده اونی که زمین و آسمان را خلق کرده مگر اصحاب کف همین نگفتند که اله ما کی هست اله ما اون هست که خلق السماوات والارض چی بود آیه ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهن اون ربی که رب آسمان ها و زمین است ما بغیر از اون هیچ الهی را پس خلق آسمان ها و زمین دلیل الوهیت است خود خلق بزرگترین دلیل چی هست الوهیت است خالق کل شی وقتی که خالق هر چیز است فعبدو پس فقط او را عبادت کنید و هو علا کل شیء وکیل اون بر هر چیزی وکیل است یعنی رقیب هست محافظ هست نگهبان هست همه چیز تحت کنترل او هست حالا لا تدرک الابصار ببین اینهایی که شما با خدا نسبت میدی به خدا اینا مخلوقند اینا مرئی هستند دیده میشوند اینا همدیگر را میبینند با همدیگر چی دارن جنات با جنات فرشتگان با فرشتگان باز فرشتگان با انسان ها انبیا و انسان با انسان انسان عیسی دیده میشه زهر دیده میشه ولی الله عزوجل اصلا مشابهتی با اینها نداره لا تدرک الابصار چشمها او را احاطه نمی کند و هو یدرک الابصار و او همه چشمها را درک میکنه یعنی همه چیز را احاطه میکنه پس خدای عزوجل قابل مقایسه با مخلوق نیست مخلوق مرئی هست مشاهد هست شما میتونی ببینید شما میتونی مشاهده بکنید اما الله نه لا تدرک الابصار هیچ کسی او را ندیده نمیتونه ببیند و هو یدرک الابصار حتی موسی علیه السلام اصرار کرد فرمود لن ترانی نمیتونی بعد فرمود فانظر الی الجبل نه منو ببینی کوه را ببین نه اینکه کوه خدا را دید بلکه فلما تجلى ربه للجبل یه تجلی انداخت یک ارز کنم که تجلی بسیار معمولی بر کوه انداخت کوه نتوانست تحمل کند یعنی کوه هم نمیتونه خدا را ببیند اما و هو یدرک الابصار او همه چشمه را درک میکنه یعنی انسان را میبینه پس چطور خدا مشابه خلق است نیست مشابه مخلوقات و هو اللطیف الخبیر و اون ذات ذاتی است که لطیف است لطیف بعضی میگن متعلق به لا تدرک الابصار است یعنی لطافت و ظرافت داره به خاطر لطافتش قابل رویت نیست الخبیر به خاطر چی است چون که و هو یدرک الابصار اون خودش خبیر است همه را میداند خب قد جاءكم بصائر من ربكم بعد از این الله تعالی میفرماید ای مردم دلیل دنبال دلائل باشید دنبال شایعات نباشید دنبال زنیات نباشید دنبال توهمات نباشید این چیزی که مشرکین مشهور کرده این همه توهمات است جنات با خدا هم خانواده است علیه بالله یا فرشتگان دخترند یا فلان پسرند نه شما دلایل را ببینید قد جاءکم بصائر من ربکم همانا پیش شما بصائر آمده بصائر یعنی دلایل توحید اون چیزایی که موجب بصیرت است اون چیزایی که موجب باز شدن چشم شماست اینها را ببینید اما اگر کسی ببیند فمن ابصر فلنفسه هر کسی چشم باز بکند و ببیند به نفع خودش است و من عمی فعلیها هر کسی نبیند بر خودش هست یعنی خودش ضرر میکند و ما انا علیکم بحفیظ من نگهبان شما نیستم من محافظ شما نیستم من فقط مبلغ شما هستم راهنمای شما هستم زامن نیستم که حتما شما ایمان بیاورید بعد از این الله میفرمد و کذالک نصرف این اینگونه ما آیات را بار بار میگردانیم تکرار میدیم دور میزنیم آیات را یعنی بار بار تکرار میکنیم ولی یقولو درست این ولی یقولو درست در واقع علت است یا غایه هست اصل علت چیه؟ علت مقدر هست و کذالک نصرف الآیات لیسعد بها قوم و یشقا بها آخرون ولی یقولو درست یعنی آیات را بار بار ما تکرار میکنیم برای شما میاریم تا قومی با این آیات به سعادت میرسد یعنی راه خودش را پیدا میکند راه توحید را راه ایمان را راه حق را و یشقا بها آخرون قوم دیگر بدبخت میشه راه را گم میکند راه را گم میکند ولی یقولو درست تا اینکه میگوید غایه اینه این غایه هست لام لایمه غایی هست غایه این هست نهایت اینه میگه که تو اینها را از جای آموختی ولنبینه لقومی یعلمون این آیات را ما بار بار که بیان کنیم برای قومی که بفهمند اینها را بدانند لذا شما با انکار مشرکین با اناد کفار کار داشته نباشید شما وحی که بر شما میآید از او پیروی کنید تبعیت کنید اتبع ما اوحی الیک من ربک پیروی کن آنچه که وحی شده به سوی شما از جانب ربت خلاصه اون وحی چیه ببین خلاصه کل قرآن خلاصه کل وحی انبیا لا اله الا هو نیست هیچ معبود بجز او و مشرکین هرچی میگویند بگویند و اعرض عن المشرکین از این مشرکینی که کفر میگویند از اینها اعراض کن روی گردانی کن ولو شاء الله ما اشرکو اما الان اینجا علت شرک اینها چیه علت اعراض اینها چیه الله میفرماید که اگر خدا میخواست اینا شرک نمیکردند چرا چون که خداوند بهشون اختیار داده اگر خدا میخواست اختیار را از اونها سلب میکرد شرک نمیکردن ایمان می اون وقت روی اون ایمان چه اشکالی میآمد؟ ایمان جبری میشد شد قبلا عرض کردم شما اختیار را که خدا سلب بکنه ما مجبوریم چیکار بکنیم ایمان بیاریم اون وقت ایمان جبری میشد حالا الله تعالی ایمان جبری نمیخواد ایمان اختیاری میخواد لذا ولو شاء الله ما اشرکو اگر الله میخواست اونا شرک نمیکردند اما شرک میکنند ولکن لیبلوکم ولکن لیبلوهم از آیه دیگه این را برداشت میکنیم اما الله تعالی اختیار داده تا که بیازماید وما چعلناک علیهم حفیظا و ای محمد صلی الله علیه وسلم ما شما را هم به عنوان نگهبان بر ایمان اونها قرار ندادیم فقط مبلغ هستید و ما انت علیهم بوکیل و شما هم بر آنان زامن نیستید زامن که حتما اونها ایمان بیاورند نه اونها خودشون زامن خودشون هستند ولا تسب الذين اما دلائل را الله تعالی بیان فرمود در ادامه ایراد دلائل و القاء دلائل چون وقتی که مشرکین کم می آوردند اونها قبول نمی کردند اونا که قبول نمی کردند امکان داشت که از سوی شما عصبانیتی رخ بده بد و بیراه بگویید به خدایان اونها الله تعالی می فرماید نه خدایان اونها را سب و شتم نکنید دشنام ندید بد و بیراه نگویید چرا؟ مگه خدایان اونها حق هستند نه باطلند خدا نیستند از نظر خدا بودن دروغند اصلا نیستند خب چرا سب و شتم نکنیم اونها لایعقل هستند این سب و شتم شما منجر میشین که نسبت به الله اونها توهین بکنند این را چی میگم میگن صد ذرائع یعنی انسان وقتی که یه چیزی سبب فساد میشه باید اون را انجام نده ولو اینکه جایز باشد کار جایزی هست اگر انجام بدیم امکان داره که سبب چی بشه فساد بشه حالا بد و بیرا گفتن مشرکین خدایان مشرکین از نظر شری مشکلی نیست بد و بیرا که دشنام پدر و مادر که نمیدادند بالاخره از این ارز کنم که ذکر می کردن که اونها هیچ قدرتی ندارن هیچ توانی ندارن الله عزوجل می فرماید که چنین چیزی که منجر بشه باعث بشه نه اینکه توحید را نگید نه اینکه حق را نگویید بلکه چنین چیزی که توهینی بشه توهینی به حسابیت شما ذکر نکنید تا که اونها نسبت به الله عزوجل توهین نکنند اما سوال اینجاست که مشرکین خب نسبت به خدای عزوجل ایمان داشتن خدا را قبول داشتن چگونه ممکن است که خداوند را اونها دشمن دشنام بدهند که میگه فیسب الله عدوا بغیر علم میفرماید که دشنام دادن اونها نسبت به الله عزوجل که خدا را دشنام بدن نه اما گاهی عصبانی میشند وقتی که شما اونها را عصبانی بکنید احساساتی بکنید که این عصبانیت شاید در حالت غیظ و غضب این کار را بکنند مگر همین مسلمان گاهی کسی مسلمانی را خیلی عصبانی میکنه کفر نمیگوید خیلی وقتا مسلمان میگه به جهنم به جهنم معنی چیه یعنی من برم تو جهنم کسی چنین اعتقادی داره نداره ولی از روی عصبانیت میگه بعضی ها هستن عصبانی میشن نسبت به الله عزوجل توهین میکنه حتی مسلمانند پس وقتی که از مسلمان این ساخته هست از مشرک بی پرواست و اعتقادی به آخرت نداره به طریق اولا لذا الله میفرماید ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله شما دشنام ندهید کسانی را که صدا زند اونها را مشرکین بغیر از الله فیسب الله عدوا بغیر علم پس اونها دشنام میدهند الله را بغیر علم بنا حق، بدون علم از روی جهل ببینید از اینجا بعضی گفتن فیسب الله یعنی فیسب رسول الله چون نه خدا را هیچ وقت دشنام نمیدادند رسول الله را توهین میکردند توهین هایی که نسبت به رسول الله داشتند تو قرآن زیاد آمده از اینجا این برداشت را میکنیم که به مقدسات اونها گرچه از نظر ما مقدس نیستند به کسانی که اونها اعتقاد دارند باور دارند به اونها توهین نباید بشه به اونها بد و بیراه گفته نشه که اونها اون وقت به مقدسات ما بد و بیراه میگویند به مقدسات ما توهین میکنند لذا این در واقع یه روشی هست یک روش دعوت هست ولو اینکه ما قبول نداریم لازم نیست هرچی که قبول نداریم به زبان برانیم كذلك زینا لكل امه عملهم این گونه ما آراسته کردیم برای هر امتی اعمال کفری و اعمال شرکیشون را ثم الى ربهم مرجعهم سپس بازگشت اونها به سوی رب هست فینبئهم بما كانوا يعملون الله نسبت به عمل کرد اونها به اونها خبر میده و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها الله عز وجل اینجا باز هم سرزنش میفرماید یه چیزی که قبلا شما خواندید که اونها میگفتن برای ما معجزه بیار سوگند یاد میکردن که اگر معجزه بیاد ما حتما ایمان بیاریم بس الله عزوجل دو پاسخ میده دو جواب میده اولا شما به اونها بگو که آوردن معجزه و آوردن آیه در اختیار من نیست در اختیار الله است دوما پاسخ دوم اینه که ای پیامبر شما خبر ندارید که وقتی که معجزه بیاد همینها ایمان نمی آورد ایمان که نیاورند خرابیش چیه خرابیش اینه که عذاب خدا میاد و خداوند نمیخواد این امت را برای افراد این امت ولو اینکه امت دعوت باشد عذاب عمومی بیاره گاه گاهی خدا تعالی بعضی را گوشمالی میده لذا به این دلیل الله تعالی معجزه ای که اونها و مطلوب اونهاست اون معجزه را برای اونها نمیاره الله میفرماید واقسموا بالله جهد ايمانهم سوگند یاد میکنم به الله جهد ایمانهم یعنی نهایت سوگند آخرین درجه قسم لئن جاءتهم ايه اگر بیاید پیش اونها آیه و معجزه مطلوبه لیؤمنن بها حتما حتما به اون ایمان قل انما الآیات عند الله این جواب اول است بیانان بگو جزی نیست که آیات و معجزات نزد الله هستن از طرف الله میآیند و دوم و ما یشعرکم شما چه میدانید ببینید اینجا و ما یشعرکم خطاب چه کسانی را هست صحابه رسول الله مؤمنین شما چه میدانید از اینجا برداشت میشه مفسرین استنباط کردند که معلوم میشه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم اصحابش تمایل داشتند که بعضی از خواسته های اونها محقق بشه برآورده بشه بعضی چیزهایی که اونها میخوان چون الله میفرماید و ما یشعرکم و شما چی میدانید یعنی ای مؤمنین ای موحدین که انها که قصه این هست که آن معجزه اذا جاءت اون آیه وقتی که بیاید لا یؤمنون اینا ایمان نمی آورند پس شما چینی تمنای نکنید شما چینی خواسته اینا مطرح نکنید و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره این علت است الله فهمد ما برمیگردانیم دلهای اونها را و چشمای اونها را دل از قصد کردن مسئله حق چشم از دیدن مسئله حق برمیگردانیم کما لم یؤمنو به اول مره همان گونه که اونها ایمان نیاوردن بار اول یعنی هیچ تغییری از آیه نمیآید دلشون چشمشون به همون حالت اول برمیگرده و نظرهم فی طغیانهم یعمهون این تشریح و نقلبه هست یعنی میگذاریم اونها را در همون سرکسیشان یعمهون سرگردان اما سرگردانی و حیرانی را فرماید. خب حالا بعد از این الله تعالی علت دیگر را بیان فرماید ببینید علت اصلی که معجزه برای اونها نمیاد اینه که اونها اناد دارند اونها زد دارن کسی که اهل اناد و اهل تعصب باشه شما هر آیه برش بیاری او ایمان نمیاره هر چی بیاره او بهانه میکنه و یه چیزی میگه معجزات موسی معجزات عیسی علیهم السلام بقیه انبیا معجزه صالح اخی معجزات کوچیکی نبودند ولی ببینیم مردم اون زمان چون که اهل تعصب و اهل اناد بودند چی گفتند معجزات را نسبت دادن به سحر و به جادو اینها هم هم همونند الله میفرماید که اینا چی میخواند خواسته هایی که اینها داشتند میگفتن روبرو فرشتگان بیایند ما ایمان نمی آوریم حتی فرشته با ما روبرو بشه میگفتند که پدران ما را قصی بن کلاب را زنده کنید و بیاد ما باش صحبت کنیم که واقعا آخرتی هست الله فرماید همون پدر بزرگشون جد امجدشون زنده بشه بیاد باشون صحبت کنه همه اون چیزی که پشت پرده هستن روبرو بیاد بازم اینها ایمان نمی آورند همه را یه توجیه می کنند لذا مسئله اصلی اینه که اینها اناد دارند اینها تعصب دارند تعصب و اناد بد مرضی هست وقتی که این مریضی در قلب کسی قرار داشته باشه اون وقت بزرگترین پیغمبر خدا که امام تمام انبیا هم بیاد مبلغ بشه بازم در قلب هیچ اثری نخواهد داشت تبلیغ رسول الله اثر نکرد بر ابو جهل بر ابو لهب مسخره کردند لذا الله می فرماید ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه اگر ما نازل کنیم بر بسوی آنها ملائکه را و کلمهم الموتا و اگر با اونها سخن بگویند مرده ها مرده از قبر بیاد و صحبت بکند و حشرنا علیهم کل شیء قبلا و ما جمع کنیم هر چیزی را قبلا یعنی رو رو رو در رو کنیم قبل معاینه رو در رو ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله اینها نیستن که ایمان بیاورن مگر اینکه خدا بخواد خدا بخواد بالاجبار بله اینها ایمان نمی آورند ولكن اکثرهم یجهلون اما اکثر اینها ندانند نادانند نمیدانند چنین خواسته هایی را مطرح میکنند و این خواسته ها برای چی هست در واقع این وسوسه شیاطین است در قلب اینها القا می کند اینها مطرح می کنند و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن این گونه ما قرار دادیم برای هر پیغمبری دشمنان یا شیاطین انسی و جنی یوحی بعضهم الى بعض وسوسه می کنن بعضی به بعضی یعنی شیاطین به مشرکین وسوسه میکنن. این خواسته را مطرح کنید این مطلب را بگویید اما زخرف القول غرورا اون چیزی که وسوسه میکنن، یک سخن مزخرفانه هست زخرف به چی میگن اصل زخرف به طلا میگوین سوره زخرف را خواندی نه چیزی که ظاهرش چی باشد ظاهرش زیبا باشد اما باطنش خیلی چیزها هستند تلاکوبند اونها زخرفن یعنی چه؟ یعنی این چوبه فقط یک لایه بسیار ظریف طلا زده شما فکر میکنید کلش طلا هست ظاهرش فریبنده است نه پس این سخن را الله تعالی میفرماید سخن ملمعی هست سخن به ظاهر زیبایی هست اما برای فریب است غرورا یعنی چی برای فریب است ولو شاء ربک ما فعلوه اگر الله میخواست همین توفیق را نداشتند یعنی ما فعلو این کار را انجام نمیداده این کار چیه همین ایحاء و وسوسه این که به هم دیگه وسوسه میکنن فزرهم و ما یفترون بگذار اینها را با آنچه که دروغ میگویند یعنی با افتراعاتشون ترکشون کن رهایشون کن ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون اینجا الله تعالی فرمود که شیاطین به همدیگر وسوسه میکنند. کنند علت اول وسوسه چی بود؟ غرورن بود میخوام فریب بدن هم دیگر را مثلا شیاطین الجن شیاطین انس را چی میکنند؟ فریب میدهند یکی از علتهای ایحاح و وسوسه این هست التي دوم ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة تاكي قوش كنت بهمين مزخرفات بهمين وساوس و خزعبلات انها قوش كنت وتوجه كنت دل كساني كي إيمان به ندارم يعني با قوش دل ان وسوسهار قوش كنت وليرضوه تاكي همونها رب بپسندند <coughs> وليقترفوا ما هم مقترفون تا که حاصل کنند کسب کنند اون چیزی که کسب میکنند یعنی همونها را حاصل بکنند لذا الله عزوجل میفرماید آن آنچه که اونها مطرح میکنند اون خواسته که اونها میگویند همه اینها خواسته های چی هستند خواسته های شیاطین هستند اینها را شیاطین القا می کنند شما به اینها توجه نکن خب حالا اف غیر الله ابتغی حکما این در پاسخ یکی از مطالبات مشرکین هست مشرکین این مطالبه را داشتن از رسول الله که شما بیایید دلایلی که شما میگید ما قانع نمیشیم دلایلی که ما میگیم شما قانع نمیشید بیاییم ما حکم تعیین بکنیم حکم یعنی داور داور تعیین بکنیم بین ما و شما بنشینند بگند که ما درست میگیم یا شما ما بر حق هستیم یا شما خب حکم کیه کی را پیشنهاد کردند اونا علماء یهود و نصارا را علماء اهل کتاب را اونها بین ما و شما حکم باشد خب علماء یهود و نصارا شما میدونید که اونها تعصبشون از مشرکین نسبت به اسلام کمتر نبود بیشتر بود اونا بیشتر با رسول الله صلی الله علیه وسلم عداوت داشتند مگر همونها نبودن که یومنون بالجبت و الطاغوت رفتن جلوی بتها تعظیم کردن ادای احترام کردن مگر همونها نگفتن به مشرکین که شما از مسلمانان درستتر عمل میکنید اولای اهدا من الذين آمنوا سبیلا خب علماء یهود و نصارا دین فروشند کتمان میکنند لذا الله عز وجل می جواب میفرماید میگوید که به اونها جواب بده ای محبوب من ای پیامبر من غیر الله ابتغی حکما آیا بغیر از الله کسی دیگر را من حکم تعیین بکنم به عنوان حکم بطلبم در حالی که بهترین حکم خود الله منظور چیه منظور اینه که دلائل خدا را ببینید دلائل الهی را و هو الذی انزل الیکم الكتاب مفصلا الله آن ذاتی است که نازل فرموده بسوی شما کتاب را مفصل نازل فرموده یعنی واضح و روشن منظور از کتاب تورات و انجیل است جنس کتاب است تورات و انجیل واضح و روشن حق و حقیقت را بیان کردند هم درباره توحید خفای نیست هم درباره محمد خفای نیست والذین آتیناهم الكتاب الله تعالی اینجا دلیل نقلی از علماء صالح یهود و نصارا آنهایی که ما کتاب دادیم به اونها یعلمون انه منزل من ربک میدانن که این قرآن نازل شده از جانب رب هست لذا فلا تکونن من الممترین ای مخاطب ای سامع ای مستمع هرگز نباش از شک کنندگان این کتاب خداست و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات حالا الله میفرماید که کلمه رب یعنی کلام پروردگار ثابت شد تمام شد یعنی ثابت شد با دلائل عقلی و نقلی ثابت شد دلائل واحد ثابت شد و تمت کلمت ربی حالا مراد از کلمه رب چیه یا قرآن هست یعنی يعني حقانیت قرآن به وسیله دلایل عقلی و نقلی و وحی یا توحید هست چون تو, این تو همین دوتا اختلاف داشتن پس کلمه رب ثابت شد صدقا و عدلا از نظر صدق فی الواقع و از نظر عدل در اعمال هر کسی به اون عمل بکند عادل است هر کسی در اون مسیر باشد صادق است لا مبدل لکلماته هیچ تبدیل کننده برای کلمات الله عزوجل وجود ندارد کلمات الهی یعنی اون چیزی که الله وعده فرموده هیچ کسی نمیتونه اونها را تغییر بده و هو السمیع العلیم همانا اون ذات اون ذات ببخشید این واو واو تعلیلیه هست علت اینه که اون ذات هر چیز را شنواست و هر چیز را داناست و این تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبیل الله اینجا الله تعالی بیان میفرماید که وقتی که دلائل واضح هستند خوب اینجا نکته مهمی هست برای این تشخیص مسیر حق خوب دقت کنید اصل برای تشخیص حق کمیت لازم نیست کیفیت لازم است کیفیت را نگاه بکنید یعنی دلائل را نگاه بکنید اکثر را نگاه نکنید اکثر مردم مشرکند اکثر مردم کافرند همین امروز اکثریت دنیا غیر مسلمان است ولكن اکثر الناس لا يعقلون لا يشكرون لا يعلمون لا يشعرون پس الله میفرماد که شما به کیفیت نگاه کن به دلایل نگاه کن سواد اعظم به اونها گفته نمیشه که جمعیتشون بیشتر باشه سواد اعظم به اون گروهی گفته میشه که خدا را پشت سر خودشون دارند حمایت الله را دارند لذا الله میفرماید که و این تطع بعد از دلائل توحید بعد از دلائل مختلف عقلی و نقلی اگر شما اطاعت کنید اکثر من فی الارض اکثر کسانی که در زمین هستند یضلوک عن سبیل الله اونها شما را از راه خدا چی میکنند بیراه میکنند میکشند از راه توحید چرا چون اکثر مردم دنبال هوای نفس و خواهشات هستند دنبال حقیقت نیستند این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون پیروی نمی مگر ظن را یعنی گمان را و این هم الا یخرسون نیستند مگر هر چی میگویند از روی چی میگند از روی تخمین خرس به معنی چیه تخمین است البته اینجا من یک مسئله دیگری خدمت شما عرض کنم این در رابطه با اعتقاد است عقاید هست بسیاری از علماء ما نظام جمهوریت را به اون معنایی که امروز در دنیا هست بالاخره قبول ندارند به دلیل چی؟ به دلیل اینکه عموم و جمهور عموم مردم تمایلاتشون تمایلات نفسانی هست عموم دنبال چی هستند دنبال خواهشات هستند دنبال اکثر مردم بالاخره دنبال راه درست نیستند به این خاطر اگر سرنوشت را اونها تعیین بکنند اگر سرنوشت به دست اکثریت عامه باشد نتیجه نتیجه مطلوبی نخواهند بود مثلا اکثر مردم دوست دارند یه چیزی را که مطابق میل باشه مطابق خواهشات باشه مطابق لذات باشه مطابق هوای نفس باشه پس نظامی را میخواند که هم بر اساس همین باشد و این اون چیزی که الله عزوجل میخوان موافق اون نیست باید ما تابع دلائل باشیم تابع قوت باشیم نه تابع چی؟ کسرت گرفتید حرف را چی از کردم؟ تابع دلائل باید باشیم اون چیزی که بخیر هست از نظر دلائل عقلی نقلی وحی نه اون چیزی که مطابق هوای نفس است الله فرماید که و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله اگر شما اطاعت کنید از اکثر کسانی که خب این از نظر اعتقاد هست از نظر انتخاب حکومت هم همینه اکثر مردم میخوان لایک باشه اکثر مردم میخوان بندوباری باشه اکثر مردم میخوان گناه عام باشه آزاد باشد لذا باید بر اساس چی باشد؟ بر اساس قوت دلائل باشد بر اساس اون چیزی که مطابق هوا نه مطابق عقل سلیم چی چیزی برای ما مفید هست لذا به این دلیل بهتر هست که انتخاب نخبگانی باشد بر اساس کیفیت باشد بر اساس اکثریت آرا نه بلکه بر اساس قوت آرا لذا الله فرماید که ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله پس رب همه چیز را تشخیص میده رب بهتر میداند چه کسی از راهش گمراه میشه و هو اعلم بالمهتدین رب بهتر میداند که مهتدین و کسانی که هدایت یافته هستند کیها هستند پس اون چیزی که رب میگه ملاک باید باشد نه اون چیزی که اکثر مردم که به هم دیگه وسوسه میکنن به هم دیگه القا میکنن به هم دیگه تحویل میدهن اون نه اون ملاک نباید باشه بلکه اونی که رب میفرماید و کتاب رب هست ابتدای سوره مبارکی انعام ذکر شد و عرض کردم که در این سوره هم نفی شرک اعتقادی و شرک فی التصرف است ابتدای سوره و در بخش دوم سوره نفی شرک فعلی است شرک فعلی که انسان شرک بکنه به این صورت که محرمات الهی را به خاطر غیر الله حلال بداند و حلال را به خاطر غیر الله حرام بداند این از های شرک فعلی و از این آیه که تلاوت کردید به بعد های از شرک فعلی را ما میخوانیم ابتدا الله عزوجل می که فکلوا مما ذکر اسم الله علیه تم بے آیا ہی مؤمنی جا بیان تحریمات غیر اللہ ہس یعنی بخاطر غیر خدا حلال را حرام نکنید حلال حلال است حلالی که الله حلال اعلام فرموده حلال است وقتی که نام خدا را بر او به زبان آوردی و ذبح کردی بخورید فكلوا مما ذکر اسم الله علیه بخورید از آنچه که ذکر الله و نام الله در آن یاد شده اگر به آیاتش ایمان دارید یعنی اقتضای ایمان اینه که حلال الهی را حلال بدانید حرام ندانید چون مردم چیزایی را که خدا حلال قرار داده بود محللات را به نام خدایان خودشون چنانچه در بحیره و صاحبه و وسیله عام خواندید به نام خدایان خودشون موسوم مسمع می کردن و دیگه اونها را نمیخوردن یا گوشتشون را خوردند یا شیرشون را مصرف کردند یا سواریشون را الله فرمد این کار را نکن چیزی که خدا حلال قرار داده فکلو بخورید ان کنتم به آیاتی مؤمنین اگر به آیات الله شما ایمان دارید و الله تعالی در ادامه عتاب می سرزنش می فرماید کسانی را که نمی خورند و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه چه شده شما را چتون هست که خورید از آن معکولی و از آن مذبوحی که ذکر اسم الله علیه بر آن نام خدا ذکر شده بر آن نام خدا بیان شده یعنی وقتی که نام خدا بر آن ذکر شده او حلال است حرام نیست محرمات اونا هستن که خدا اعلام کرده وقد فصل لکم ما حرم علیکم خداوند توضیح فرموده مفصل بیان فرموده اون چیزی که حرام هستن بر شما یعنی محرمات مشخصا محرمات اعلام شده هستند چرا شما حلال را حرام قرار میدید کی اینها حرام گفته حالا سوال اینجاست که الله تعالی میفرماید وقد فصل لكم ما حرم عليكم آنچه که برای شما حرام هست مفصلا بیان شده کجا بیان شده بعضی میگوید در سوره مائده بیان شده درسته در سوره مائده مفصل بیان شده اما اگر مراد از وقت فصل لکم اون محرماتی که شما در سوره مائده خاندید حرم علیکم الدم و لحم الخنزیر اونها مراد بگیرید درست نیست چرا؟ چون که این آیه مکی هست و سوره مایده مدنی هست الله می فرماید قد فصل لکم قبلا مفصل بیان شده در سوره مایده بعدا بیان شده بنابراین وقد فصل لكم ما حرم علیکم مراد محرماتی که در سوره مائده بیان شدن بگیریم درست نیست چون ها بعد از این نازل شد علامه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه که تفسیر بیان القرآن را نوشتن ایشون میفرمایند که بعضی از محرمات که در سوره نحل بیان شدن اونها مراد هستند چون سوره نحل هم مکی هست قبل سوره انعام نازل شده پس وقت فصل لکم در سوره نحل اما این هم درست نیست این هم صحیح به نظر نمیاد چرا چون که در سوره نحل بسیار مختصر بیان شده محرمات مفصل بیان نشده بنابراین سوره نحل را هم نمیتونیم مراد بگیریم پس مراد چی هست ببینید اصل محرمات در خود همین سوره انعام در خود سوره انعام در حال بیان هستند الله تعالی آغاز فرموده به بیان اونا از همین جا شروع میشه جلوتر مفصل بیان میشه بهتر اینه علما میفرمایند بسیاری از علما ترجیح امام رازی هم همین است و شیخ ما شیخ حسین علی رحمه الله هم بیشتر همین دیدگاه دارند که منظور از ما فص... وقد فصل لكم ما حرم عليكم اون چی که در سوره انعام انعام بیان میشه همین سوره ادامه سوره همین ها را مراد بگیریم خب شما شاید ایراد بگیرید که اونها در حال بیان هستند اشکالی نداره یه چیزی که در حال بیان هست وقد فصل لكم ماضی گذشته نیست بلکه مراد از قد فصل لكم در حال بیان تفصیل اونها هستیم در حال بیان تفصیل اونها هستیم چنین نمونه های ما در قرآن کریم داریم مثلا اول سوره نور شما میخوانید سورة انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون این سوره ای است که ما نازل کردیم نازل کردیم قبلا سوره نور قبل از این نازل نشده بعد از این داره نازل میشه انزلنا معنی چی هست یعنی در حال نزولش هستیم در حال مشخص کردن و در حال مشخص کردن اون احکام هستیم پس قبلا بیان نشده در حال بیان هست برای اون سیغه ماضی استفاده شده اینجا هم مراد همینه که در حال بیان هستیم در حال توضیح آن هستیم و قد فصل لکم چنانچه امام رازی رحمه الله می فرمد که الاولا ان یقال المراد قوله بعد هذه الآیه مستاقی این آیه کدوم هست بهتر اینه که بگیم همون چی که بعد از این آیه میاد که قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا از اینجا که محرمات شروع میشه میاد رکوی بعد قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا انها این محرمات هستن و هذه الايه و ان كانت مذكوره بعد هذه الايه فرماید اون آیه گرچه بعد از این آیه هست ولی بقلیل اندکی بعد از این هست الا ان هذا القدر من التاخير لا يمنع ان يكون هو المراد والله اعلم تفسير كبير لذا مش میفرماید که اینقدر اندکی بعد از این آمده این معنی نیست که بگیم وقت فصل لکم مراد همون است همون محرماتی که در خود همین سوره انعام داره بحث میشه لذا الله میفرماید وقد فصل لکم ما حرم عليكم در حالی که مفصل بیان شده و داره میشه آنچه که حرام هستن بر شما الا ما اضطررتم الیه مگر آنچه که مجبور شدید یعنی محرمات حرام هستند مگر در حالت استرار محرمات را می توانید مصرف بکنی شما خاندید در حالت استرار اشکالی ندارد و کثیرا كثيرا ليضلون باهوائهم بغیر علم بسیاری هستند که گمراه میکنن مردم را از روی احوا و خواهشات ندانسته یعنی تحریم و تحلیل از نگاه اونها بر اساس دلیل نیست بر اساس آیات الهی نیست بر اساس هوای نفس است هر چی دلشون بخواد حلال میکنن دلشون بخواد حرام میکنن ان ربک هو اعلم بالمعتدین همانا رب تو بهتر میدانه چنین متجاوزینی را متجاوزین چه کسانی هستند کسانی که حلال قرار میدهن حرام قرار میدن بر, بر اساس هوای نفس اینها را الله تعالی خوب میداند لذا الله میفرماید که پس به محرمات توجه کنید و اون چی که و اون چی که حلال هستند نام خدا بر اونها گفته میشه اون را بخورید و گلو وذروا ظاهر الاسم و باطنه اینجا خدای تعالی برای اینکه ما به احکام خدا عمل کنیم تأکید می فرماید ما را به تعمیل احکام شما قبلا خواندید که یکی از صورتهای تعمیل احکام عمل به احکام تقوی است تقوی داشته باشید این نسخه عمل است این شبیه اون تقوا نسخه عمل است میخواهید به فرامین خدا عمل کنید ذرو ظاهر الاسم و باطنه گناه ظاهری و گناه باطنی همه را ترک کنید کنار بزارید ظاهر الاسم گناهانی که به وسیله جوارح انجام میگیرد باطن الاسم گناهانی که قلبی هستند اعتقادی هستند مثل شرک مثل نفاق مثل بغض که در درون هستند عنایت داشته باشید همین گناهان سبب میشن باعث میشن که انسان حلال خدا را حرام قرار یعنی در دلش اعتقاد شرکی دارد در دلش نسبت به غیر الله معتقد است که غیر الله جایگاهی دارد باز به اون حرام پس گناه درونی را گناه ظاهری را ترک کنید ان الذين يكسبون الاثم همانا آنهایی که کسب میکنند گناه یعنی شرک میکنند چه فعلی چه اعتقادی سیجزون بما كانوا یفترون عن قریب اونها جزا داده میشود به سبب اون که مرتکب میشوند یا یقترفون یعنی یرتکبون یکتسبون بر اساس کسبشون بر اساس عمل کردشون الله اونها را پاداش خب پس ببینید دربار به حلال خداوند فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه با خواندن نام خدای عزوجل جانوری که خدا حلال قرار داده گوشتش حلال میشه طیب میشه شما مصرف کنید اما وقتی که نام خدا را نیاوردید نخورید این بیان تحریم است ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق نخورید از آنچه که لم يذكر اسم الله عليه نام خدا بر اون گفته نشده و انه لفسق همانا این حرام است اون حیوانی که نام خدا بر او گفته نشه این چی هست حرام است عنایت داشته باشید که اگر حیوانی بر اون نام غیر خدا گفته بشه که در حرمتش هیچ اختلافی نیست بالاخره اون حرام قطعی هست اون ذبح بغیر اسم الله هست اهل بغیر الله هست و اون نصبه و ذبح علی النصب صورت های مختلفی داره اما اگر کسی نام غیر الله را هم نخواند و نام خدا را هم بر او نخواند اون وقت چی میشه اگر نام خدا را عمدن نخواند اینجا فقهای ما اختلاف دارند امام ابو علیفه رحمه الله میفرماید که اگر عمدن نخواند حرام میشه چون فرمود ولا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه و اگر فراموش کرد اگر فراموش کرد اون وقت کسی که فراموشی میکنه اعتبار نداره شما فراموش میکنید و تون رو میخورید هم خوردن اعتبار نداره روزه نمیشه اما امام مالک رحمه الله فرماید که چه عمدن ترک بکند چه نسیانا ترک بکند وقتی که نام خدا برای گفتش نشد حلال نیست حرام است مطلقا حرام است امام شافی رحمت الله علیه برعکس این هر دو امام شافی میگه که اگر قصدن ترک بکند یا نسیانا ترک بکند خورده میشه چونك فإن اسم الله في قلب كل امرئ مسلم نام خدا در دل هر مسلمان هست و اون چی که در این سوره هست نام خدا گفته نشده یعنی نام غیر الله گفته شده او حرام میشه ولی اگر نام خدا گفته نشه حرام نمیشه شو میفرماید و این شیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم شیاطین شیاطین جن و انس وسوسه میکنن به سوی اولیاء خودشون اولیاء منظور کسانی که شیاطین اونها را کارساز خودشون گرفتن حامیان خودشون میدانن، از اونها کمک میگیرن لیجادلوکم تا شما را با همدیگه درگیر کنن ولی اگر در این مسائل در مسائل عقائد در مسائل حلال و حرام شما از شیاطین تبعیت کنی شما مشرکید و این اطاعتموهم انکم لمشرکون اگر شما اونها را اطاعت کنید شما مشرکید ببینید اینجا قرآن کریم سراحتا فتوا داده که شما مشرکید چه کسانی را میفرماید کسانی که در باب خوب توجه داشته باشید اینجا باب باب تحلیل و تحریم بود نه کسانی که در باب تحلیل و تحریم از شیاطین تبعیت میکنند یعنی چه؟ یعنی چیزی را که خدا حلال قرار داده شیاطین میگه حرامه لیحون الى اولیائی وسوسه میکنند آقا این حرامه این به خاطر فلان آستانه فلان قبر فلان بزرگوار وقت شده به نام او گذاشته شده حلال را حرام میکنه انا حلال را شما حلال بدانید خدا حلال قرار داده اگر شما اطاعت کنید از شیاطین و حلال خدا را حرام بدانید انکم لمشرکون معنیش اینه و چیزی را که خدا حرام قرار داده مثلا محرمات را میخوان حرمت علیکم المیت والدم لحم الخنزیر میاد وما اهل لغیر الله وما اوهل لغیر الله چیزی که برای غیر خدا چی شده نامزد شده نامگذاری شده این حرام است خورا سرات میگه الله سرات میفرماید لذا شیاطین میگن نه این به خاطر فلان بزرگوار این حلال است حرام خدا رو اونها حلال این ان اطاعتموهم انکم لمشرکون معنیش این هست که شما اگر اطاعت کنید شما مشرک میشوی یکی دیگر از صورتهای وسوسه شیاطین حالا بعضی میگن مشرکین بودن بعضی میگن یهودی ها بودن امروز هم وسوسه میکنن البته این شون از, روز از روی لاعلمی هست از روی نادانی هست اون شون اینه که میگن چیزی را که خدا چیزی را که خدا کشته شما اون را حرام میدانید میته همون است که شما زب نکردید شما نکشتید شما از کنم که نهرش نکرده خودش مرده اونا میگه این خدا کشته چیزی را که خدا کشته شما حلال نمیدانید حرامش میدانید چیزی که خودتون میکشید اون حلال میدانید این وسوسه این عوام فریبی هست نه چیزی که خودتون میکشید حلال ہے چیز کہ خدا بھی کشت ہم میتا ان حرام ہے درہا لکھے ما اگر ان حلال میدانی بنا بر دستور اللہ سے دستور خدا کے ان خون حرام اشرا خون مصفوح اشرا بریسی تا گوشت پاک بشے بعدم بخورید حالا اگر شما اطاعت کنید از وساوس شیاطین وقت شما مشرک پس چی؟ معلوم میشه از این آیه عزیزان استنباط میشه از انکم لمشرکون که شرک تنها سجده کردن برای غیر خدا نیست تنها عبادت کردن غیر خدا نیست بلکه به خاطر خوشنودی غیر خدا حلال را حرام بدانیم یا حرام الهی را چی بدانیم حلال بدانیم این همشه شرک از اینجا معلوم میشه که شرک فعلی که ما در اصطلاح خودی میگیم شرک فعلی شرک بودنش ثابته او من کان میتا فاحیینا الله تعالی اینجا بشارت میده به مؤمن که مؤمن را الله عزوجل بهش نور داده نور همین قرآن هست احکام روشن الهی هستند راهنمایی ها و وحی پروردگار هست و مشرک تو تاریکی هست پس هر چی که مؤمن انجام میده بر اساس فرمان الله بر اساس راهنمایی های الله او من کان میتا فاحیینا آیا اون کسی که مرده بود یعنی کافر بود فاحیینا ما به او حیات دادیم حیات قلب دادیم یعنی بهش ایمان دادیم معلوم میشه که کافر به مسابه مرده هست و مامر به مثابه زنده هست و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس و قرار دادیم برای اون نوری که به وسیله اون نور در قرآن میره به وسیله اون نور در میان مردم میره حالا اون نور یا قرآن است یا ایمان است کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها آیا این کسی که نور را دارد نوری ایمان را دارد یا قرآن را دارد مثل کسی هست که در تاریکی های کفر و شرک هست و خارج از اون تاریکی ها نیست نه اینطور نیست اینا مثل هم نیستن کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اینا مثل هم نیستن ببینید مؤمن نور دارد کافر نور ندارد وقتی که ندارد چرا پس کافر به سمت نور نمی آید چرا این نور داشتن نداشتن نور را احساس نمی کنند ببینید شما با دوستتون از یه جای برید اگر در دست شما چرا قوه باشد در دست او نباشد از یه تاریک خانه خب او احساس میکنه شما نور دارید او ندارد وقتی که واقعا مؤمن نور دارد و مشرک ندارد کافر ندارد چرا او به دنبال نور نمیفته اللہ تعالی بھی فرمائے بدلیل ان کے زین للکافرین ما كانوا يعملون اعمال شرکیه و اعمال کفریه جلوی چشمان اونها مزین و آراسته هستند اونا فکر میکنن ما هم داریم یعنی اونا این احساس را ندارند اگر احساس را میداشتن قطعا به دنبال نور میافتادن به دنبال هدایت میافتادن ولی ندارن کذالک زین للکافرین این گونه آراسته شده مزین شده برای کافرین ماکانو یعملون اونچه که عمل میکنن و کذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیها لیمکرو فیها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وقتی که این حلال و حرام بیان میشد از طرف کفار مشرکین یهودی ها مکر و توطئه زیاد بود برای اینکه مسلمان ها را سردرگم بکنن مثلا یکی همین اشکالی که قبلا ذکر کردم اونها میگفتن اگر چیزی را که خدا میکشد شما نمیخورید و چیزی را که خودتون میکشید پس معناش اینه که شما از طرف خودتون حلال و حرام میکنید شما اون چیزی که خدا اول برای ما اون کشته شما از اون مصرف نمی کنید اینا یه مقداری برای بعضی از مسلمانان ساده لو چی ایجاد میکرد گمان ایجاد میکرد و سوی زن ایجاد میکرد الله تعالی به پیغمبرش خبر میده که در هر در هر قریه در هر شهری در هر زمانی از زمانهای پیامبران مجرمین بسیار بزرگی بودن سرکشان بسیار بزرگی بودن که اونها مکس کردن اونها توتعه کردن اونها میخواستن که با احکام خدا با حلال و حرام چنین مبارزه بکنن اما این توتعه به نفع شما هست به ضرر خودشون هست به شما نفع ضرری نمیرسن و كذلك جعلنا فی کل قریت اکابر این چنین ما قرار دادیم در هر قریه اکابری را یعنی مجرمان بزرگی را اکابر مجرمی ها مجرمان بزرگ را لیم کروفی ها تاکی اونجا توتیه بکنن بر علیه حق بر علیه توحید بر علیه اهل توحید و ما ایلا الا بانفسهم و ما این اینها مکر کنن مگر برای خودشون و خودشون هم درک کنن که این مکر به ضرر خودشون هست وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله اینجا ذکر یکی دیگر از استکبار و استنکاف اوناست رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سلم روزی دعوت داد همیشه دعوت میداد سران قریش را سران مشرکین را ابو جهل بود و ولید ابن مغیره بود اونها گفتند که ما به رسالت شما ایمان نمی آوریم تا زمانی که به ما هم رسالت نرسد این یه خواسته دیگه بود ما هم طور که خداوند شما را به عنوان معلوم میشه از این آیه که اونها میدانستن که خبری هست رسول الله تعیین شده از جایی هست اما چیزی که مانع ایمان بود حسادت بود تعصب بود اونها گفتن که ما در صورت ایمان میاریم که خداوند به ما هم رسالت بده خداوند ما را هم تعیین بکنه به عنوان نماینده خودش به عنوان فرستاده خودش این بیچاره ها اینقدر خام بودند که فکر میکردن رسالت الهی با پولدار بودن است با سردار بودن است چون اونها خودشون را اولا میدانستن میگفتن که ما هم من از شما بیشتر است هم من از شما بیشتر است هم مقام و جایگاه قومی ما از شما بالاتر است از هر جهت ما اولاتریم چرا این رسالت به شما رسیده حالا که به شما رسیده خب باید به ما هم خدا بده اگر خداوند به ما بده اون وقت ما به شما ایمان بیاریم ما هم با شما هم کار میشیم هم شغل میشیم میشی پیامبر علیه بالله این خواسته چی بود سرداران کفر بود الله عزوجل جواب میده که الله بهتر میداند که رسالتی که الله عنایت میکند به چه کسانی این رسالت را عنایت میفرماید ببینید خامخیالی اونها این بود که اونها فکر میکردند این رسالت مثل پست های دنیا بر اساس نمیدونم عمر و تجربه بیشتر است یا بر اساس پول بیشتر است یا بر اساس پست و مقام بهتر است در حالی که الله عزوجل رسالت خودش را به کسانی نرمی فرمد اولا رساله یه چیز کسبی نیست که کسی بره کار کنه کار کنه کار کنه و اینقدر زحمت بکشه تا لایق رسول بودن خدا بشه نه کسبی نیست وهبی محض است و وقتی که وهبی محض است خداوند هم به هر کسی نمیده خداوند قلوب را بررسی می کند هر قلبی که روشنتر است و هر قلبی که پذیرشش بهتر و بیشتر است چون که برای وحی باید کوچکترین لکه سیاهی در قلب نباشد هر قلبی که در پذیرشش برای رسالت بیشتر از الله اونها را انتخاب میکنه حتی در روایت هم میاد که وقتی که خداوند جل همه ارواح ها را خلق فرمود همون زمان تمام قلوب را نگاه کرد قلوبی که روشنتر بودند قلوبی که استعداد و صلاحیت بهتری داشتند انہا برائے رسالت انتخاب فرمائے لذا انتخاب رسالت بر اساس کے تو پھول داری تو سردار قریشی برای این نیست اینجا اللہ تعالی سردنش می فرماید این سردمداران شرک و کفر و اذا جاءتهم آیت هرگاه پیش انها آیه می آید از جانب الله قالوا لن نؤمن لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله آنها گفتن هرگز هرگز ما ایمان نمی آوریم حتی که داد بشویم مثل آن چیزی که داد شدند رسولان خدا به ما هم بده خدا ما را هم پیامبر تعیین کنه الله اعلم حیث یجعل رسالته این جوابشون است الله بهتر میداند چه جایی قرار بدهد رسالت خودش را چه قلبی صلاحیت این را دارد سیصیب الذین اجرهم صغار عند الله وعذاب شدید بما كانوا يمكرون این تخویف اخروی هست برای این خواسته ظالمانه ان قریب میرسد به اون کسانی که اجرمو جرم کردند مرتکب جنایت شدند سغارون ذلت میرسد اجرمو سبب سغارون است به سبب جرم ذلت میرسد نزد الله و عذاب شدید و عذاب شدید میرسد به ما کانو یمکرون به سبب این مکر و چنین توتعه میکنند و میخواد ایمان نیاورند و باز الله تعالی میفرماید که هدایت هم به دست الله است هر کسی را که الله بخواهد هدایت بفرماید سینه او را سینه تنگی مثل سینه ابو جهل و ابو لهب قرار نمیده بلکه سینه فراخی الم نشرح لك صدرك فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام هر کسی را که الله بخواد هدایت بفرماید شرح صدر برای اسلام عنایت میکنند شرح صدر در مقابل زیغ قلوب هست ربنا لا تزغ قلوبنا دل وقتی که منحرف باشد زیغ و کجی توش باشد هدایت نمیره اما شرح صدر باشد یعنی فراخ باشد و آمادگی هدایت و ایمان و پذیرش ایمان باشد اون دل را پس الله تعالی به قلوب بنی آدم نگاه میکند یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضله هر کسی را که الله بخواد گمراه کند تکوینا یجعل صدره ضيقا حرجا قرار میدهد سینهش را تنگ و حرج یعنی خیلی سخت که اگر بخواد ایمان و هدایت را بپذیرد سخت میشه چنان سخت میشه که کانما یصعد فی السما گویا در آس به طرف آسمان صعود میکنه با چه مشقتی با چه مشکلی نمیتونه کسی به طرف آسمان صعود کند او نمیتواند ایمان را پذیرش بکند کذالک یجعل الله الرس علی الذین لا یؤمنون در نتیجه وقتی که ایمان را قبول نکند به جای ایمان چی میاد شرک میاد کفر میاد این گونه الله قرار میدهد کفر و شرک را رجس به معنی گند هست نجاست هم کفر شرک را بر کسانی که ایمان ندارد و هذا صراط ربک مستقیما این بشارت است الله و عزوجل فرمود که که چه کسانی ایمان میارند کسانی که شرح صدر داشته باشند لذا اونها که ایمان نصیبشون میشه و هذا صراط ربک مستقیم این راه ربت هست راه مستقیم قد فصلنا الایات لقوم یذکرون ما آیات را واضح بیان کردیم روشن بیان کردیم برای قومی که پند بگیرد مستفیدین من الآیات الذين یذکرون هستند اینها که پند بگیرند و ایمان بیاورند نتیجه ایمان چی میشه لهم دار السلام عند ربهم برای اینها دار السلام هست دار امن و بقا همیشه میمانند اونجا همیشه سالم و هو ولیهم بما كانوا یعملون و الله هم از اونها حمایت میکنه در دار السلام الله وجل تمام قد کاملا حمایتشون میکنه به سبب اعمال حسنشون و یوم یحشرهم جميعا این بشارت بود حالا این تخویف است ببینید یکی از دلائل گمراهی اینه که جن و انس همدیگر را گمراه کنند سبب ضلالت همدیگه میشوند وساوس همدیگر را توجه کنند انسان بجایی که از دلائل از هدایت الهی بهرمند بشه از وساوس وسواس غیر مریضی خطرناکی است و از همدیگه وسواس میگیرند و این وسواس سبب اغوا و سبب گمراهیشون میشه در روز قیامت الله تعالی خطاب میکند این گمراهان را و یوم یحشرهم جمیعا روزی که همه را الله حشر فرماید یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ای جماعت جنات شما زیاد گمراه کردید انسان را استکثرتم منظور تابع خود قرار دادید اغوا کردید گمراه کردید انسانها را ما قبلا خواندیم که جنات چگونه انسانها را گمراه کند جنات از اون جایی که خودشون البته نه جنات مؤمن بلکه جنات مشرک و گمراه چون اکثر جنات در راه زلالت هستن البته جنات در راه هدایت و ایمان هم هستن ما در قرآن خواندیم که جنات به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند جنات مؤمن داریم و قبلا هم در سوره احقاف هم در سوره جن خدمت شما عرض کردم که در میان جنات جن مخلوقی هست مثل انسان ها مکلف در میان جنات همه گروه ها هست هم یهودیه هم مسیحیه هم مجوسی آتش پرست است هم بودایی بودا پرست است هم مسلمان هست هم کمونیست هست یعنی دیدگاه هایی که در میان انسان ها هست در میان جنات هست و جنات بعد از اینکه انسان خلق شده تابع انسان هاست از میان جنات ما سراغ نداریم و نخاندیم در تعلیمات خودمون که پیغمبر مبعوث شده چرا نزیز در میان اونها بوده منظر بوده کسانی که بقیه جنات را بیم بدهن بترسانند ارشاد کنن، راهنمایی کنن در تعلیمات خودمون زیاد داریم که جنات جنات را موعظه کردن دعوتگر بوده همین دعوتگرانی که آمدند و با رسول الله ملاقات کردند و رفتن بعدا قوم خودشون را راهنمایی کردند دعوتگر بوده اما پیامبر معلوم میشه که پیامبرانی که برای انسانها مبعوث شدند این پیامبران مال جنات هم, هستند چون که اینجا داریم به رسول الله ایمان آوردند انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى فآمنا به اینا را کسی هم نمیتونه انکار بکنه انکار اینا کفره و انکار جن هم مصادق و کفر کفره چرا چون که قرآن صراحتا فرموده و در سوره احقاف هم شما خواندید که قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی از اونجا معلوم میشه که اونها ایمان به موسی داشتن پس موسی هم به عنوان پیغمبر جنات بوده محمد هم بوده پیغمبران دیگر هم لابد بودن سراحت که نباشه نمیتونی چیزی بگی و از آیه شریفه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا قبل از شما هرچی ما فرستادیم رجال فرستادیم از این آیه مفسرین استنباط میکنند که همه انبیا مرد بودند نه زن بودند نه جن بودند مردان بودند حالا بنابراین بعضی میگن شاید قبل از خلقت آدم زمانی که جنات باشندگان این دنیا بودند اون زمان برایشون پیغمبرانی مبعوث شدند و شاید اون زمان کسانی به عنوان منظر به عنوان بیم دهنده و شاید از میان فرشتگان بودن الله اعلم به صورت قط نمیشه چیزی گفت همه اینها چی هستند؟ محتملات هستن اما بعد از اینکه انسان ها خلق شدند و انسان افضل قرار گرفت و به فرشتگان و جنات دستور داده شد که انسان را سجده بکنند برای انسان ادای احترام بکنند فرشتگان کردند اما رئیس جنات که ابلیس باشد ابا و استکبر تکبر کرد گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین پس حسادت خودش را نشان داد و بعد از این حسادت سراحت اعلام کرد که من تنها به جهنم نمیرم ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يمتكن هذا الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله یعنی از هر روشی باشد گمراهشون پس جان سوگند یاد کرد که گمراه میکنه حالا صورتهای گمراه کردن خیلی صورت هستن یکی از صورتها اینه که جنات انسانها را میترسونند در حالی که الله عزوجل به جنات چنان قدرتی نداده که بتوانند به انسان آسیب برسانند و الا دشمن بودن آسیب میرسوند درسته نمیبینه ما اونها رو اونها ما رو میبینن ولی ما حفظه داریم فرشته داریم جنگل نیست که هر چی اونها دلشون بخواد انجام بده الله تعالی فرشتگان را تعیین کرده اونها نمیتونن کاری بکنند لذا باید هایی که انسان ایمان داشته باشه و یقین داشته باشه باید نترسه اونها که میترسونند بعدا برای اینکه ترس را از بین ببرد میگویم به ما پناه ببرید تعوض یکی از صورتهاش چیه تعوضه ما خواندیم که حتی در زمان قدیم اون زمان خب وحی نیامده بود اسلام نبود زمان جاهلیت مردم تو سفر میرفتن تو بیابون ها میرفتن تو جنگل ها اینها رو وقتی که میترسوندند هم تلقیم میکردن که به ما پناه ببرید کاروانی ها پناه می بردن اعوذ به سید هذا الوادی من شر قومی وقتی که پناه می بردن اون وقت جنات چیکار می کردند سرات جنات رؤسای جنات می گفتن به پیروان خودشون که با اینها کار داشته نباشید اینا به ما پناه بردن گویا خوشحال بودن که اینها را توانستیم گمراه بکنیم اینها را عبید خود قرار بدیم چون انسان ها انسان ها با جنات ارتباط هم داشتند جنات اذیت میکردند بعدا صورت تعوض را پناه گرفتن را هم نشان میدادند شما اکثر کسانی که با جنات سرکار دارند، به خصوص کسانی که شرعی نیستند شما ببینید در پناه بردن اونها پناه بردن به غیر الله است استبداد از غیر خدا است یعنی عرصه را بر انسان تنگ کنند و بعد کاری کنند که این انسان گرفتار شرک بشه انسان وردی بخواند که اون ورد ورد شرکی هست انسان پناه ببرد به چیزی که اون شرکی هست مثل همین وردی که ارز کردم اعوذ به سید ما باید اعوذ بالله بگیم نه به سید حاضر والی نه تنا ببری به جن یا اسامی سرات جنات را خیلی ها هستند که در همین دعا نویسای دعا که شرعی نیستند در این دعاهای خودشون استبداد از ارواح خبیسه می کنند یا دردمایی یا رفتمایی یا طلمایی اسمای سوریانی عبرانی اسمای عجیب و غریبی هم دارند و خود بنده مشاهده کردم یک زمان یه بنده خدایی نوشته بود یا فرعون یا هامان یا شداد یا نمرود گفتم اینا چی هست گفت اینا اسمهای سرداران جنات هست این مریضی که مریض شده و جن گرفتگی داره من اسم چند تا سرات را می نویسم هر یکی را نشان میدم بهش اگر از هر گروهی این اذیت میکنه وقتی که اسمش را ببینه حالش خراب میشه میفته بعد من دعای خودم را میخوانم ناراحت شدم اون زمان ما جوان بودیم من گفتم آیا میخوایی کسی را دم بکنی به قیمت شرک به قیمت استمداد از ارواح خبیسه حالا طور هست که کاری نه همینه الله تعالی همینه میفرماید که در روز قیامت وقتی که حشر میکند اونها را و یوم یحشرهم جمیعا امیر حشر میفرماید یا معشر الجن ای جماعت جنات قد استكثرتم من الانس شما زیاد گمراه کردید ها را انسانها را خیلی فریب دادید خیلی اونها را به سمت گمراهی و به سمت شرک بردید خیلی هستن که بالاخره راحت از انسانها کار میگیرن و کاری هم نمیشه یکی از های دیگر من بعضی ها را باید توضیح بدیم بسیاری از مردم امروز دنبال گنج هستند بعضی ها بیکارند و میگن که بالاخره زیر این زمین گنج های است بله شک نیست تو این زیر این زمین گنج های زیادی هست و بعضی معتقدن که خیلی از گنج ها تلسمه و شک هم نیست خیلی ها توانستن که گنج ها را در بیارن اما گنج ها دونو هستند یک گنجهایی هستند که انسانها دفن کردند در زمان گذشته کسی که میمرد او را دفن میکردند بخشی از سرمایه او را هم باش دفن میکردند و معتقد بودن همون زمان قبل از اسلام میگفتن این کسی که از اینجا میره میره به یک دنیای دیگه میره اونجا پول نیازش میشه اونجا خوراکی نیازش میشه حتی این نزدیک زابل شهر سوخته ای هست شاید عزیزان رفتن ما رفتیم اونجا شهر سوخته الان تاریخی که بیان میکنن چار هزار سال قبل از میلاد میگم بوده یعنی اینطور حساب کنید که بیش از شش هزار سال قبل اونجا بوده الان که حفر کردن حفاری کردن اون اسکلت ها را که پیدا کردن در کنار اسکلت ها اگر شما برید اونجا تو موزه هست میبینید در کنار اسکلت ها یک کوزه ای هم هست تو اون کوزه چند تا مهره داشتن همون زمان جواهرات قدیمی که داشتن حتی میگه آثار گندم و جو که تو خوشه ها هستن هم تو این قبرها دیده شده و اون کسی که کارشناس اونجا هست او میگفت که در گذشته مردم یه اعتقاد شبیه اعتقاد ما مسلمان ها داشتند حتما از تعلیمات انبیاء گذشته بوده که کسی که میمیرد از این دنیا میره وارد یه جهان دیگه میشه اونجا نیاز به خوردنوش داره اونجا نیاز به خوراک داره نیاز به غذا داره لذا مقداری باید باش پول ببره مقداری گندم با خودش ببره جو ببره در گذشته مردم را که دفن میکردن با همین چیزها دفن میکردن حالا این اسکلت ها را که پیدا میکنیم آثاری از همین چیزها توشون میبینیم پس این اعتقادات از در گذشته بوده لذا الله می میفرماید که یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس شما زیاد گمراه کردید انسان ها را یعنی اونها را به سمت استمداد از غیر الله کمک گرفتن از غیر خدا خواندن اوراد شرکیه و الأوفياء أما وقال أولياؤهم من الإنس اولیای اونها از انسان ها میگویند یعنی انسان هایی که گمراه شدند و فریب جنات را خوردند اونجا اعتراف میکنند ربنا استمتع بعضنا ببعض بار الها بعضی از ما از بعضی دیگه استفاده کردیم در دنیا همین طوره جن از انسان استفاده میکنه انسان از جن استفاده میکنه دیدید کسانی را که گم شده ها را میگم ما پیدا میکنیم اخباری از غیب میدن بعضی ها اصلا موکل دارن شما برید پیششون بگید که ماشینم گم شده چه بسا آدرس های هم درست میدن. چون از جنات کار میگیرند ولی اون چیزی که واقعیت هست در حدیث هست که اینها یک راست اگر بگوید بقیه چی هست؟ دروغ هست ما تجربه داریم خیلی از افراد بودن همینجا در همین منطقه گم شدن همین نوع افراد گفتن که این فرد فلان منطقه رفته فلان جا موتورش هنوز هست ولی خودش در دست خودش نیست در دست کسانی دیگه هست رفتن موتورش را دیدند اما برای خودش گشتن اطراف مردمی بودن قبایلی توایفی اونا را متهم کردند شما دزدیدید شما گروگان گرفتید بعدا مشخص شده نه خیلی وقت پیش همون زمانی که موتورش اینجا بوده خودش رفته یه جای دیگه بالاخره یا کشته شده یا فوت کرده یا جنازهش پیدا شده بالاخره منظور یک قسمتش راسته بقیه راست نیست در حدیث میاد که کسانی که اخباری میدهند بالاخره یه خبرشون صادق هست و 99 تا دیگه چی هست کاذب و دروغ اینا را همه را تحویل میدن حالا این کسانی که شما میرید پیش اینها که از اینها اخبار بگیرید این دروغ ها را اینا تحویل میدن یکی راسته و شاید اینا انسان های صالحی باشن بعضی از انسان های صالح هم سرکار دارن ولی اون جنات و اینها دروغ میگند اینا خودشون صادق هستند. لذا این حرفا قابل باور نیست هرچی که اونها میگویند من اون مسئله را میخواستم توضیح بدم فراموش کردم مسئله خزانه را که بعضی از خزانه ها هستن که در گذشته مردم خودشون دفن میکردن خب اینها را بعضی ها میرن قبرستان ها را باز میکنن قبرستان های قدیم را چیز گیرشون میاد اما بعضی ها هستن که در حدیث آمده که خزائنی که الله تعالی در این زمین گذاشته اونها را الله برایشون وقتی تعیین کرده نزدیک آخر الزمان قرب قیامت در حدیث میاد که تقع الارض یعنی زمین قیمی کند زمین استفراغ کند هر چی که در زمین هست در شکم زمین است از طلا و جواهرات خود به خود میریزه بیرون مردم جمع کند آخر کسی نیست جمع بکند بس زیاد هستند شما دنبال کسی میگردید فقیری باشه که دنبال که زکات شما را تعبیر بگیره اون وقت میگه اگر قبلا می آمدی ما نیاز داشتیم حالا نیاز نداریم یعنی هر وقتی که خدای عزوجل بخواهد همون زمان چی میشه همون زمان این خزانه میزن بیرون حالا خیلی هستن میگه ما بردیم ملا را میگه ده متر بزنید اونجا این خزانه رو پیدا میگه میرن کار میکنن ده متر میزنن بعد ملا میاد میخورید میگه نه 20 متر دیگه پایین بعضی وقتا میگن که جن خون میخواد گفته اینجا بیارید که دو تا گوسفند بکشید همین استمتاع است همین بهرهگیری است و این افراد به جایی نمیرسند و جنات هم به این صورت نیستن راحت به دست کسی کاری بدن مگر اینکه ایمان را از انسان بگیرند لذا ربنا استمتع انسان ها در روز قیامت خواهند گفت که بار اله بهره گرفت بعضی از ما با بعضی بهره گرفت چطور بهره گرفت ببینید که قال ابن عباس ابن عباس مقاتل میگوید استمتاع الانس بالجن انسان ها که از جن ها استفاده کردن قال بعضهم اعوذ بعظیم هذا الوادی من شر اهله یعنی به جنات پناه می گفتن که به بزرگ ایش وادی از شر اهلش اذا بات بالوادی فی سفری وقتی که میخواست در همون وادی در ایک برای بقاوت و استمتاع الجن بالانس جنات از انسان ها چگونه استفاده کردن افتخارهم على قومهم و قولهم قد سدنا الانس حتى صاروا يعوزون بنا جنات افتخار می گفتن ما سعادت انسان ها هستیم سردار انسان ها هستیم حالا ما بجای رسیدن که انسان ها به ما پناه برند ما را معبود خود قرار داده این استفاده کردن از هم دیگه یا مثلا الان پیش کسانی که اخبار غیب میارن شما میرید که ماشین شما گم شده یه پولی از شما میگیره استفادهش همونه بعض اون از جنات خبر میگیره اون خبر الان راست یا دروغه این سبب چی هست سبب عرض به خدمت شما که از همدیگه استفاده کردن است و الا اینا قدرتی ندارن بنده عرض کردم اگر قدرتی داشتن خب خیلی وقت انسان ها که با هم دیگه دشمن هستن دشمنان خودشون را به وسیله همین جنات از بین میبردن برای خودشون تمام خزانه ها را جمع میکرد از طریق این جنات بانک ها را خالی میکردن الله تعالی چنین قدرت به اینها نداده اون قدرتی که داده این استفاده کمی هست اخباری چیزی در حدی میرسانند همین که شرکی میکنند و پناهی میبرند و به همین دلشون خوشه لذا در روز قیامت میگویند ربنا استمتع بعضنا ببعض انسان ها میگوین بار الها استفاده کردیم بعضی از ما از بعضی و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا ما رسیدیم به مدتمون به میعادمون اون میعادی که شما تعیین کردی برای ما شما گفتی بودید که گفته بودید که قیامتی است حسابی هست الان ما رسیدیم خدای تکلیف ما چی میشه الله جواب دې قال النار مثواكم خالدین فیها الله می آتش جایگاه شماست همیشه در اون آتش هستین الا ماشاء الله مگر آنچه که الله بخواد ببینی کفار و مشرکین از جهنم خارج نمیشوند پس الا ماشاء الله معنی چیه اهل تفسیر نوشتن تنها آتش نیست گاهی از آتش به سمت زمهریر میبرن که اونجا چنان سرده که فرد تبدیل به آلاسکا میشه همونجا یخ میبنده بعد تمنا میکنه دوباره بره تو جهنم میبرنش تو همین اونجا تو آبجوش ها لذا بار بار تنوع عذاب است ان ربک حکیم علیم همان رب تو حکیم هست کارهایش با حکمت هست و علیم هست نسبت به احوال بندگان دانا هست وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا یکسبون این گونه ما حواله میکنی بعضی ظالمین را به بعضی یعنی متولی هم دیگه میشن به هم دیگه حواله میشن به سبب عمل کرد مشرکانشان خدا اونها را کمک نمیکنه اونها خودشون هم نمیتونند هم دیگر را کمک بکنند یا معشر الجن والانس این تخویف اخروی هست الله تعالی در روز قیامت جنات جنات و و انسان انسان ہر می پرسن یا معاشر الجن والانس اے جماعت یاتکم رسل منکم آیا نیامت پیش شما شما رسولی از یعنی من مجموعکم آیا پیامبران پیامبران نیامدن نیامدن از مجموع شما یعنی بشر آمدن چکار کرده یقصون علیکم آیاتی بیان بھی کرنا بر شما آیات من را وینذرونکم لقاء یومکم هادا آیا نیامدن پیان بران ما که شما را بترسانن از ملاقات این روزتان نیامدن جنات اقرار می کنن انسان های اقرار می کنن قالو شهدنا على انفسنا می گویم بار اله ما گواهی می دهیم بر خودمون بله آمدن آمدن ولی چرا؟ چرا گوش به حرف اونها نشدید علت را الله می فرماید و غرتهم الحیات الدنیا اینها را فریب داد زندگی دنیا زرق و برق دنیا تماع دنیا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين اونجا بر علیه خودشون گواهی میدن که ما کفر گواهی میدهند که ما در مسیر کفر و شرک حرکت کردیم ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم ببینید حالا حکمت بعثت رسول چیه چون که الله تعالی فرمود الم یاتیکم رسول آیا مگر پیامبران نیامدند چرا پیامبران میاد الله میفرماید دلیلش اینه که خداوند هیچ قریه ای را و اهل قریه را و اهل شهری را از روی ظلم نابود و حلاق نمی کند بلکه با استدلال الله میخواد حجت را تمام بکند حجت که تمام شد پیامبر فرستاده شد ایمان نیاوردن اون وقت عذاب بده ذالک لم یکن ربک مهلک القرآن این به سبب این است که نیست رب تو حلاق کننده قریه ها کنند کننده شهرها به ظلم به سبب ظلم که و اهلها غافلون اهلشون غافل و بیخبر باشد از آمدن پیامبران نه الله تعالی بدون آمدن پیامبران عذاب نمیده پیامبر بیاد پیامبر را تکذیب بکنند توهین بکنند جدال بالباطل بکنند بعدا عذاب آید وقتی که عذاب آید الله تعالی گرفتارش میکنه کل درجات من و البته پیامبر که آید انسان ها و جنات دونو هستن یک گروه منیبین هستن مطیعین و یک گروه مجرمین گروهی که اطاعت میکنند اینایی که اطاعت کنند هم درجات متفاوتی دارند بعضی ها درجاتشون خیلی بالا بالا است بعضی کمتر بعضی متوسط و اونهایی که معصیت میکنه هم درجاتشون بعضی سرکش سرکش وبعضها كمتر ولكل الدرجات يعني لكل عامل بطاعة الله وبمعصية درجات اگر شو خير فخير واگر شو شر بطرف الشر میرم مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ورب تو غافل و بیخبر نیست از اون چیزی که بندگانش چه جن چه عمل میکنند و ربك الغنی ذو الرحمه اینجا الله عز عزوجل میفرماید که من که میفرستم نیازی ندارم که منو هدایت منو عبادت کنید شما هدایت بشید تا منو عبادت کنید نه من نیاز به عبادت شما ندارم ذو رحمه هستم میخوام بر شما ترحم کنم بر شما مهربانی کنم به شما خلعت و به شما نعمت بدم و ربک الغنی ذو الرحمه رب شما بینیاز است و دارای رحمت فراوان است یشا کن و یستخلف من بعد کن ما یشا و یکی از نمونه های غنا ببین در گذشته انسان ها بودند اون انسان ها را خدا برد فوتشون داد شما را آورد شما را هم میبرد دیگران را میارد یشا کن شما را میبرد و یستخلف من بعدکم ما یشا جانشین شما میگردانم بعد از شما اونهایی را که خدا بخواهد کما انشعکم من ذریت قوم آخرین چنانچه شما را ایجاد کرد از ذریه و نسل قوم دیگر حالا اون قوم دیگر که ما نسلش هستیم نیستند اجداد ما نیستند آبای ما اجداد ما نیستند فردا ما هم نخواهیم بود رضا الله میفرماید این سنت الهی است و این هم بدانید که انما توعدون لعات آنچه که شما به واسطه رسول وعده داده میشوید به وسیله پیامبر وعده داده میشه او وعده که رسول الله میده چیه آخرت امیات و ما انتم بمعجزین شما هم عاجز کننده نیستید نمیتونید در برید نمیتونید فرار کنید پس بهتر اینه که عمل کنید وقتی که گریزی نیست وقتی که مفردی نیست بهتر اینه که عامل باشید لذا الله دعوت میده بعد از فیصله آخر قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل بگو ای قوم شما عمل کنید به جای خودتون من هم به جای خودم عمل میکنم شما که این همه دلائل را قبول نمی کنید فسوف تعلمون من تكون له عاقبت الدار ان قریب شما می دانید چه کسی است برای او عاقبت الدار دار آخرت مالک چه کسی است انه لا يفلح الظالمون همانا شان این است که ظالم ها رستگار نمی شوند کامیاب نمی شوند وجعلوا لله مما ذرع خب بحث شرک فعلی بود هم ما محرمات الهی را خواندیم هم تحریمات غیر الله را خواندیم اینجا یکی دیگر از محرمات را میخوانیم نزورات لغیر الله نظر برای غیر خدا یکی از عادات مشرکین این بود در زمان ما هم این مروج هست که برای بسیاری از شخصیت های مقدس که اعتقاد داشتن به اونها برای خوشنودی اونها برای رضای اونها گوسفند میکشتند خیرات میدادند نظر میکردند نه تنها گوسفند بلکه بخشی از کشاورزی خودشون را بخشی از محصولات باغ خودشون را برای اونها اختصاص میدادند و جالب اینجا بود که هم برای اونها یک سهمی گذاشتند یک سهمی برای خدا گذاشتند مثلا ده من گندم مال اونها است ده تا مال خداست اونی که برای خدا تعیین میکردن اون را به فقرا میدادن به خیشاوندان ضعیف و مسکین میدادن اونی که مال خدایان بود اونا به کسی نمیدادن اونا فقط به همون مجاورانی که اونجا خدمت میکردند کسانی که در اون آستانه بودند به اونها میدادن خود خب تعداد زیادی مفخر اونجا افتاده بودند میبردن اون مال اونها بود و سهمی که تعیین کرده بودند اگر از سهم خدا چیزی به سهم اونها میرفت میگفتن اشکالی نداره خدا بینیازه اما گذاشتن از سهم اونها چیزی بیاد به سهم در این آیه همین بیان میشه که نظر فقط و فقط برای الله باشد نه برای غیر الله الله میفرماید وجعلوا لله مما ذرا من الحق والانعام قرار دادن برای الله از آن چیزی که خدا خودش خلق کرده من الحرس از کشت والانعام از چارپایان برای خدا قرار می دادن نصیبا یک سهم قرار می دادن فقالو هذا لله بزعمهم بس می گفتن این برای خدا از طبق گمان خودشون و هذا لشرکائنا و می گفتن این مال معبودان ماست مال شرکای ماست فما کان لشرکائهم آنچه که بود برای شرکایشان برای خدایانشان فلا یصلو الى الله نمی رسید به خدا یعنی گفتن نره سهم به خدا و ما کان لله فهو یصل الى شرکائهم آنچه که برای خدا بود میرسید به شرکایش یعنی هر یکی سهم جدا سا ما یحکم بسیار بد اینها حکم کرده فیصله کرده پس این بود یکی از نظری که برای غیر خدا میکرده نظر مال نظر مال هم مالی که ذبحش بشه ذبح مذبوحه هم غیر مذبوحه مثل حرس کشاورزی و یکی دیگر از صورتهای شرک نظر اولاد بود چی بود؟ نظر اولاد از اینجا معلوم میشه که مشرکین که بچه های خودشون را میکشتن سنو کشتن بود کشتن بچه ها سنو بود خوب دقت کنید یکی اینکه دختران را میکشتند دختران را میکشتند و اون از ننگ که ایوسکوه علا هون ام یدسوه فی التراب فردا کسی تانه نزنه که دامادی به خانه دامده از روی چی؟ از روی تانه و ننگ دختران خودشون را میکشتند دومی پسران را حتی میکشتند از روی فقر و گرسنگی مثلا میگفتن سه تا بچه بسی. اگر یکی دیگه متولد میشد میکشتند وقت نداشتند قرآن همین گفته ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق از ترس فقر بچه را نکشید این دو سومی این بود که پسران خودشون را به خاطر خوشنودی معبودان میگوشتند یعنی نظر میکردند چی میکردند؟ نظر میکردند همونطور که مثلا ما نظر میکنیم برای خدا اگر فلان مشکل برآورده بشه یه گوسفندی میکوشیم برای خدا یه شطوری میکوشیم اونا نظر میکردن که ما پسرانمون رو میکوشیم پسری میکوشیم چنانچه معروف است که عبدالمطلب نظر کرده بود که اگر خدا بهش ده تا پسر بده یکی را برای خدایان میکوشیم خداوند بهش ده تا پسر داد آخر مونده بود که از این در تا پسر کدوم یک را بکشه و نازترین پسرش و دوست داشتنی ترین پسرش که عبدالله بود پدر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در قرکشی اسم او در آمد بعد همه گفتن نه اینو نه سه بار قرکشی کرد اسم عبدالله در آمد آخر بجای عبدالله صد تا رو کشت منظور اینه که معلوم میشه که نظر برای خدایان حتی از اولاد هم چی بود مرسوم بود قدر به خدایان اهمیت میدادن الله و کذالک زینه لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم این شرکاؤهم فاعل زینه هست یعنی زینه شرکاؤهم این شرکا این خدایان دروغین این معبودان باطل آلهه باطل مزین کرده بودند و آراسته و زیبا جلوه داده بودند برای بسیاری از مشرکین چرا مفعولش هست قتل اولادی قتل اولاد را علامه علوسی نشته قیل انهم کانو ينظر احدهم منهم بعضی نازم میکردن اذا بلغ بنوه عشره نحر واحدا منهم بچه به ده تا برسن یکی را برای خدا میکشه پس این شرکا قتل اولاد را برایشون زیبا کرده بودن لیردو تا به این وسیله اونها را حلاک بکنن در دین و دنیا ولیلبسو علیهم دینهم تا دین را بر اونها خلط کنن الله میفرماید ولو شاء الله ما فعلون اگر الله می خواست این کار را کردن یعنی اجبار جلوشن را میگیره ولی ولکن لیبلوه خدا میخواد امتحان بشه پس فذرهم و یفترون بگذار اونها را با اون چی که افترا میگوید با دروغ پردازی هایی که سری هم میکنند نسبت به خدایان بذار چی میگن بگن و بعد یکی دیگر از صورت ها این این دو صورت شما خاندید نظر لغیر الله بود یکی نظر مال و یکی نظر اولاد حالا مجددا اعاده میشه تحریمات غیر الله یعنی چیزی که خدا حرام نکرده چیزی که خدا حرام نکرده اونها خودشون حرام میکردند و بعد اون چیزی که حرام میکردن بر اساس هوای نفس بود مثلا میگفتن که اون چی که در شکم این شطور هست این برای زنها حرامه برای مردها حلاله اگر فردا بمیرد همین جنین به اصطلاح شطور بچه در شکمش بمیرد بعدا برای زنها هم حلاله یعنی از خود برای یک قشت حلال میکردن برای قشت حرام میکردن وقالوا هذه انعام و حجر إن قبل ذو سورة كاس كان من سورة دیگه است هات اینها چارپایانی هاستا ما این کشتزاری هست حجر حجر يعني ممنوع هل كلا نمیتونه بخوره كي میتونه بخوره لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم نخورد از این استفاده نکنند از این گندم از این شطرها از شیر این شطرها الا من نشا مگر اونی که ما بخواهیم طبق گمان خودشون منظور کی بودن بعضی وقتا میگفتن فقط خدام الاوصان خادمان بتها میتونن دیگه کسی نمیتونه یا خادمان اوصان و بقیه مردها زن نمیتونه استفاده بکنه چنین چیزهای از خود میبافتند و انعام حرم ظهورها های شما خواندی دیگه در بحیره و صاحبه و سیره و چار پایان دیگری که حرم ظهورها حرام قرار داده شده بود پشت آن بر پشت اونها سوار نمی شدن و صورت سفم و انعام لا یذکرون اسم الله علیه افتراء علیه چار پایان دیگری که نام خدا را بر اون ذکر نمی کردن خاطر افترا بر خدا می گفته خدا خودش گفته اینا را که اختصاص میدی به معبودان اسم ما را بر اینها نبرید الله میفرمد سیجزیهم بما کانوا یفتر ان قریب الله اینها را به کیفر اعمال میرساند جزایشو میده به سبب این شد وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا این صورت دیگری صورت هم بود که قبلا بنده توضیح دادم می گفته هر چی که در شکم این چهار پایان هست این شطور این گاو این برای پسران ما برای مذکر حلاله برای مؤنث حرامه ما فی بطون هذه الانعام خالصه لذکورنا خالص برای مردان ماست و محرم علی ازواجنا و برای ازواج ما چی هست حرام است و این یکم میتة فهم فیه شرکا اما اگر فردا همون میته بود میمرد تو شکم چون میته می میخوردند اگر میمرد فهم فی شرکا همه برابر بودن شریک بودن میگفتم زنان هم بیان بخورند اگر زنده می بود نمیگذاشتند سیجزی وصفه بار بار تهدید اونها از طرف الله و غیر اینا کفرگویی های بسیار گنده بود الله بفرق عن قريب به خاطر این وصف یعنی قولهم الكذب بخاطر این اوصاف به خاطر دروغهایشون الله اونها به کیفر اعمال میرساند انه حکیم علیم همانا ذات پروردگار حکیم هست کارهایش مملو از حکمت و همه چیز را میداند قد خسر الذين قتلوا اولادهم اینجا الله تعالی این افراد را خسارهشون را بیان فرماید و اونها را نفرین فرماید و اینکه اینها گمراه هستند همین گروهی که ما در گذشته خواندیم هم نظر کردن اولادشون را برای غیر الله هم نظر کردن مالهاشون را برای غیر الله این دونو شرک بود که اونها مرتکب میشدن قد خسر الذین قتلوا اولادهم همانا در خسار واقع شدن کسانی که کشتن اولادشان را سفهن از روی حماقت و نادانی بغیر علم از روی جهل و نادانی بدون دانش و حرمو ما رزقهم الله افتراء علی الله و همچنین در خساره هستن کسانی که حرام کردن اون چیزی که الله به اونها رزق داده بود الله به اونها عطا کرده بود چرا حرام کردن بر خودم افتراء على الله بل الله افتراء گفت خدا گفته به خاطر خدا یعنی نه حرام بگی قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله میفرماید اینها گمراهند گمراه شدند وما كانوا مهتدين هدایت یافته نبودند یعنی اینها بر مسیر هدایت قرار نگرفتند وهو الذي أنشأ جنات معروشات هلا الله عز وجل بعد از اینکه منظورات را بیان فرمود نظری که برای غیر خدا انجام میگیرد که این حرام هست حالا الله تعالی میفرماید که اینهایی که من خلق کردم عم از میوجات زراعت و کشت و کشاورزی انواع چارپایان برای خوردن شما اینا رو کجا من حرام قرار دادم اینا همه حلال اصلا همه اینها پاکن طیبا بخورید وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات الله آن ذاتی است که خلق فرمود ایجاد فرمود باغاتی که معروشات معروشات یعنی سقف دارد و غیر معروشات غیر مسقط ببین معروشات و غیر معروشات چی هستن بعضی میگویند که اینا دو نوع انگور هستن انگور دو نوع هست یکی هست که همون تاک به اصطلاح که سقفی درست میشه و صاحبان بزرگی ازش درست میشه یک نوع دیگری انگور هستن که اون مثل اون نمیشه به صورت درخت هست بعضی میگن نه انشاء جنات معروشات معروشات به انگور گفته میشه و غیر معروشات بقیه درختان بوتها که مثل انگور سایبان درست نمی کند خب عرش همون سقف را میگند و نخل و همچنین الله پیدا کرده نخل را درخت خورما را و زر و همچنین زراعت زراعت گندم جو برنج مختلف اکلوه که خوردنی هایشون تعمهاش مختلف است و الزیتون و الرمان و همچنین الله تعالی زیتون و انار اینها را الله خلق کرده همه اینها را خدا درست کرده که متشابه و غیر متشابه بعضی ها متشابه هستن در رنگ غیر متشابه هستن در طعم مثل هم هستن اما یکی شیرینه یکی ترشه یکی میخوشه و الله تعالی دستور داده کلو من ثمره اذا اثمر و حقه يوم حصاده بخورید از میوه آن از ثمرات آن وقتی که میوه میده و حقش را روز درو و روز میوه چینی حقش را شما بدهید ببینید حقش چی هست حقش عشره نصف عشره وقتی که بسیار معتقد اشاره به حق وجوبی هست یعنی وقتی که محصولات شما داشته باشید از آب باران باشد و از آب رودخانه باشد و از آب آسمان آبی که برایش زحمتی نکشیدید عشر میدهید یعنی ده درصد و اگر آبی هست که شما خودتون زحمت کشیدید قناتی هست موتوری پمپی هست اون وقت پنج درصد یعنی نصف عشر یک بیستم حالان اللہ تعالی بھی فرمائید کہ وآتو حقه يَوْمَ حصاده اے حقه لله خاصتا نه برای خدایان روزی کن رد رو بھی کنی ولا تُسْرِفُ اسراف نکنید ببینید اسراف نکنید یعنی چی اینجا بحث بحث دادن بود نه محصولاتی که به دست شما میاد بدهید به فقرا و اسراف نکنید معنیش این نیست که خیلی ندهید بعضی اصلا بیشتر از رو میدهند ولا تصرفو همه مفسرین نوشتن یعنی در راه معصیت ندهید در راه گناه مصرف نکنید مثلا همین که مشرکی میدادن به کی میدادن به خدایان میدادن این اصراف است این شرکه چیزی را که باید در راه خدا بده در راه غیر الله بده این شرک این اسراف است به همین خاطر علامه علوسی نوشته لا تصرفی یعنی لا تنفقوا فی معصیت الله در مسیر معصیت خرج نکنید و علامه خازن نوشته قال مقاتل المراد لا تشرک الاصنام فی الحرث والانعام یعنی اون چیزی که در آیات گذشته خاندید در این پایان در این حرس و کشاورزی غیر الله را شریک نکنی هر چی میدی برای خدا بدی ولا معنیش اینه انه لا يحب المسرفین همانا الله متجاوزین را دوست ندارد متجاوز کسی که شرک میکنه کسی هست که مال را برای غیر الله میده خب بعد از کردم بسیاری از مفسری معتقدن که این در رابطه با زکات هست در رابطه با عشر است و نصف عشر است اما بعضی معتقدند چون سوره مکی هست و هنوز زکات فرض نشده بود منظور از آتو حقه یوم حصاده دادن به صورت نفلی است یعنی وقتی که خدا محصولات به شما میده به فقرا بده به مساکین بده برای رضای خدا بده و بعد و من الانعام اینجا بیان تحریمات غیر الله است شما که بعضی از حیوانات را حرام میکنید به خاطر خدایانتون حرام میکنید به خاطر بتها حرام میکنید اینا را خدا درست کرده الله تعالی هشتا تا از چارپایان برای ما حلال قرار داده این هشتا را الله میفرماید که کجا من حرام قرار داد اینا جزء حلال هست. شما چرا حرام قرار میدهید این هشتا چی هستن گوسفند دوتا یعنی نر ماده و بز را الله جدا میکنه بز دوتا نر ماده این چند تا شد چهار تا گاو هم دوتا نر ماده شش تا شتر هم دوتا نر ماده هشت تا لذا الله میفرماید من الانعام و فرشا بسیاری از چارپایان هستن حمول حمول یعنی بارها شما را حمل میکنن خود شما را سوار میکنن و حمل میکنن مثل شطور و هم بعضی ها هستن که حمول نیستن هم. فرش یعنی مثل گوسفند روی زمین نه باری میتونی روش بذاری نه خود سوار میشه ولی اینها را الله تعالی برای به عنوان رزق حلال برای شما قرار داده کلوا مما رزقکم الله بخورید از آنچه که الله رزق داده به شما ولا تتبعوا خطوات الشیطان شما تابداری نکنید دنبال نکنید های شیطان را یعنی از شیطان خط نبرید شیطان میگه این حرام کن این را برای خدایان وقت کن این را برای فلان قبر فلان آستانه نکنید ولا تتبعوا خطوات الشیطان چرا انه لکم عدو مبین همانا اون شیطان دشمن آشکار شماست لذا شما همه را حلال بدانید و مصرف بکنید بخورید برای خدا نزد کنید نه برای غیر خدا حالا این حمول و چند قسم هستند ثمانیت ازواج هشت نو هستند هشت نو قرآن خودش میشمارد من الضعن سنین و من المعز سنین از ضعن ضعن به معنی میش هست گوسفند سفید از اون دوتا یکی نر یکی ماده و من المعز اثنین و همچین از بز دوتا یکی نر یکی ماده چند تا شد چهار تا قل حرما ام الانثیین آیا از این دوتا دوتا نر را خدا حرام قرار داده یا دوتا ماده را یا اون چی که در شکم ماده هست اما اشتملت عليه ارحام الانثیه یا اون چیزی که مشتمل میشه بر آن رحم دوتا ماده هیچ کدوم را خدا حرام قرار نداده چرا شما حرام قرار میدید میگه که ما فی بطون هذه الانعام خالصه لازواجنا ومحرم لذكورنا ومحرم على ازواجنا از کجا این آوردید اینا خرافات از خود درست کردید نبئونی بعلم به من خبر بدید از روی علم یعنی با دانش با دلیل حرف بزنید ان کنتم صادقین اگر راست میگید چرا از خود حرام میگوید اینجا الله تعالی سرزنش میکنه مشرکین را که چرا شما از طرف خود هر چیزی را حرام قرار میدهید و من الابل اثنین و من البقر اثنین همچنین از شطور دوتا از گاو هم دوتا دوتا شطور یعنی نرماده قل آت ذکرین حضرم امن انتیین آیا مذکر از این دو تارا خدا حرام قرار داده یا مؤنس را ام مشتملت علیه ارحام الانسین یا آنچه که رحم هر دو تا ماده بر مشتمل باشد کدوم یکی را خدا حرام قرار داده کجا حرام قرار داده لذا چرا بر خدا افترام میگوی ام کنتم شهدا اذ ورصاکم الله بهذا آیا شما حاضر بودید حضور داشتید وقتی که خداوند تاکید کرد و وصیت کرد به این چیز که این حرام بدانید این حلال شما جبونید چرا از خود درست میکنید بدترین چیز اینه که خدا انسان بر خدا افترا بگوید مشرکین هر گندی که انجام میدادن نسبت میدادن به خدا خدا گفته امروز هم مشرکین همین کار را میکنن غیر خدا را فریاد میزنن میگن خدا به این اختیارات داده به ما خدا گفته که اینا را صدا بزنید فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا چه کسی ظالمتر و ستمگرتر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله افترای دروغ چرا افترا میگوید چرا دروغ درست میکند لیضل الناس بغیر علم تا مردم را گمراه بکنند از روی جهل نادانی چون مردم حرف کسی را قبول نمیکنن ولی وقتی میگن خدا گفته مردم در مقابل خدا تسلیمند احترام میذارن مردم باور میکنن خدا گفته بزرگترین دروغ اینه که انسان بر خدا افترا ببندد ان الله لا یهدی القوم الظالمین و همانا الله وجل چنین قوم ظالمی را قوم ظالمی را توفیق هدایت نمیده بر خدا افترا بگوید قل لا اجد فيما اوحی الی محرما خدمت شما در ابتدای درس امروز عرض کردم که وقت فصل لكم ما حرم عليكم الله تعالی فرمود که محرمات را من مفصل بیان کردم توضیح کامل دادم حالا بحث این بود که توضیح کامل و مفصلش کجا هست بعضی گفتن سوره مائده بعضی گفتن سوره نحل ولی صحیح ترین قول که امام رازی هم ترجیح داده بود همین که اینجا هست معنیش اینه که اون محرمات را داریم بیان کنیم، داریم توضیح دیم. اینجا الله جل مفصلا بیان فرماید اونی که حرام است حرام اینه نه اونی که شما از خود حرام میکنید چندین صورت از صورتهای حرام را الله تعالی ذکر می فرماید و همچنین در اینجا بیان نظر لغیر الله هست یعنی هر چی که برای غیر خدا نظر بشه و برای خوشنودی غیر خدا نام غیر خدا برای گفته بشه اونم حرام میشه اونم یک لیوان شربت باشد شما این یک لیوان شربت را برای خوشنودی غیر خدا عزب بالله اگر به کسی بده این حرام میشه همه چیز باید برای رضای خدا چون که خیرات خودش یک عبادتی است عبادت مالی است اینکه شما صدقه بدهید خیرات بدهید سر گوسفند را ببرید ذبح بکنید این همه عبادت هست این باید برای رضای خدا باشه چرا ثوابش را انسان میتونه ببخشه ایصال ثواب بحث دیگه است رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عید قربان بالاخره سر گوسفند را بریدند ولی ثوابش را به ما امت بخشیدند چی فرمودند اللهم هذا لك و منك بار الها این برای تو هست و از طرف تو هست فتقبله من امتی این طور درسته که انسان برای خدا بکشد برای رضای خدا ولی ثوابش را خدا یا اجرش را به پدرم ببخش به استادم ببخش ایسال ثواب چیزی دیگه اما برای خوشنودی روحی کسی انسان اگر بگه برای اون که اون روح شاد بشه خوشحال بشه پس برای روح اون انسان عبادت مالی انجام داده این عین شرک است اینجا این بحث آمده الله بي فرمي قل لا اجد فيما اوحي إلي محرما بقو من يابا در آنچه که وحی شده بر من محمد حرامی على طاعم یطعمه بد طاعمی که بخورد یعنی کسی که غذای میخواد بخورد حرامی من نمیابم الا مگر محرماتی نازد یعنی بقیه حلالت ببینید محرمات را بیان فرمودند الا ان یکون میتتا مگر اینکه خود مرده باشد او حرامه او دم مسفوحا مگر خون جاری باشد اونم حرامه او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر باشد اونم حرامه فانه رجس این گوشت خنزیر رجس است نجس است ناپاک است او فسقا یا فسقی فسق یعنی حرامی یعنی کلمه که ذات فسق باشه ببین اون فسق و حرام کدومه که اهل لغیر الله به اون که نامزد شده برای غیر الله اون چیز اون چیز برای غیر خدا نامزد شده مثلا شما شما میگم درست نیست یک کسی نامگذاری میکنه میگه این گوسفند را برای پیر صاحب برای امام برای ولی برای نبی این را برای اون من میکشم یعنی برای خوشنودی او میکشم این که غیر الله نامزد شد حرام شد او فسقا اهل لغیر الله به یا فسقی فسق یعنی حرام که نام گزاری شده برای غیر الله اینم حرام است لذا فمن استر غیر باغ ولا عاد این تفسیرش را در مقدمه و مسئله لاش هر کسی مجبور بشه صورت استرار هم در سوره بقره خواندید که حالا بغیر از این چند حرام چیزی دیگه نیست بخوریم اون وقت چی باید کرد کسی مجبور بشه غیر باغی بغاوت نکند بغاوت نکند به چی معنی سرکشی نکند یعنی واقعا مجبوره اگر نخورد میمیرد اون وقت او غیر باقی هست او ولا عادل عادی یعنی متجاوز نباشد از حد که قوت لایموت هست تجاوز نکند نه اینکه سیر میشه میخورد چه تعد سیری میخورد یا به منظور اشتها میخورد این باقی و عادی هست غیر این دو صورت اگر کسی بخورد و مجبور بشه فإن ربک غفور رحیم همان رب تو بخشایده و مهربان است آیت داشته باشید که محرمات اینها هستند و بعض دیگر را رسول الله صلی الله علیه و سلم از حیوانات بیان فرمودند فرمودند کل ذیناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیور اینا هم حرام هستند هر نیشداری از درندگان زیناب یعنی اونی که به وسیله نیشش تومهش را شراب شکارش را میدرد همه اینها حرام است. مثلا گرگه پلنگه شیر هست اینا همه زیناب هستن روبا هست بعضی میگن نه روبا درسته زیناب نیست خب حالا او زی مخلب من الطیور پرندگانی که چنگ دارن به اصطلاح پنجه دارن و با پنجه شکار را میگیرند و پاره میکنند اینها هم حرام هستند خیلی هستند که تو اینها نیستند یا بسیاری از بوتها و از به خدمت شما درختان و میوه ها که ذکرشون نیست آیا حلال هستن یا حرام هستن اونها تکلیفشون چیه میگویند که در حیوانات احتیاط بر این باشد که اونی که حلتش بیان شده خورده بشه اونی که حلتش بیان نشده خورده نشه اما در ها و سبزیجات و درختان اونی که حرمتش بیان شده خورده نشه اونی که حرمتی نیامده هرچی باشد خوردنش اشکالی ندارد لذا این قواعد هستند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیان فرمودند و این بعضی از محرمات هستند و علاوه از این بر یهودی ها الان سوال اینجاست که غیر از این بر یهودی ها چیزهای حرام بودن الله تعالی می فرماید که اون به سبب کرد خودشون بود اونم حرمت موقتی بود و علی الذین هادو حرمنا بر کسانی که یهودی شدن ما حرام قرار دادیم کل ذی ظفر هر زی زفر را هر حیوانی که به اصطلاح زفر و ناخن داشته باشد و من البقر والغنم همچنین از گاو و گوسفند حرمنا علیهم شحومهما حرام قرار دادیم بر یهودی ها چربی هایشان را الا ما حمل ظهورهما مگر اون چربی که پشتشون هست چربی پشت او الحوایا یا چربی اطراف روده او مختلط بعظم یا اون چربی که با استخوان چسبیده که چاق باشد و با استخوان باشد اینها استثناء بقیه چربی ها را ما حرام قرار دادیم چرا ذالک جزیناهم ببغیهم این صورت ها را که ما حرام قرار دادیم ما اونها را جزا دادیم به سبب تعدی اونها به سبب تجاوزات اونها یعنی معلوم میشه که بسیاری از احکام نتیجه عمل کرده انسان ها بوده و انا لصادقون همانا ما در آنچه که بیان میکنیم صادقیم یعنی همه اینها راسته همه اینها واقعیته همه اینها بر اساس حقیقته از محرمات بیان شدن حلال هم بیان شد اگر باز هم شما را تکذیب میکنن باش فان کذبوک اگر شما را تکذیب میکنن حالا سوال اینجاست که تکذیب میکنن چرا عذاب نمیاد تکذیب میکنن چرا عذاب نمیاد این جواب این است فقر ربکم ذو رحمت واسعه بگو رب شما دارای رحمت واسعه هست اینکه خدا مهلت میده تاخیر میده به خاطر رحمتش و الا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين عذاب خدا از قوم مجرم رد شدنی نیست برو برگرد نداره مجرمین را می آورد می گیرد پس خدای عزوجل مجرمین را به کیفر اعمالش می رساند اگر الان مهلت می شاید اونها توبه بکنن توبه که نکنن به وقت اونها را گرفتار فرمید سیقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من اللہ الله عز وجل ما انسان ہار را جلو دین حق را که جلو ما گذاشته به اختیارات اختیاراتی داده درست ہمیں الہی الهی دارا دارد ولی برای انتخاب راہ و ایمان راہ درست نادرست الله اللہ ما اختیار داده مشرکین سو استفاده کردن از کلمه مشیت الهی گفتن اگر خدا میخواست ما شرک نمیکردیم حتما خدا خواست ما هم شرک کنیم پدران ما هم شرک بکنند شما که اینو شرک میگید الله میفرماید سیقول الذین اشرکو ان قریب میگوی کسانی که شرک کردن لو شاء الله ما اشرکنا خدا میخواست ما شرک نمیکردیم ولا آباؤنا و نه پدران ما ولا حرفنا من شيء معلوم نشه اینم یکی از شرکه که ما حرام نمی کردیم این چیز را شرک فعلی چیزی که خدا حلال کرده ما را حرام نمی کردیم حتما خدا خواسته که ما حرام کردیم الله می فرماید كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا این چنین تکذیب کردن کسانی که قبل از این بودند یعنی همینطور تکذیب کردند حتی که عذاب ما را چشیدند انبیا را تکذیب کردند خب حالا الله تعالی فرماید که از اینها شما بپرس که اگر خدا خواسته که شما شرک کردی شما مجابزی دارید مدرکی دارید مدرک را پیش کنید دلیل را بیارید قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا آیا پیش شما علم هست دانش مدرک دلیل هست که اون را ظاهر کنی برای ما نیست ان تتبعون الا الظن شما دنبال نمی کنی مگر توهمات خودتون را و ان انتم الا تخرصون نیستی شما مگر تخمینه سخن میگویید هر چی که جلوتون میآید بدون علم بدون مدرک از روی زن و گمان از روی تخمین و اندازه که پیش خودتون هست سخن میگویید قل فللہ الحجت البالغا بگو برے اللہ حس حجت واضح دلیل واضحی کے در قوت و متانت بے انتہا برسد البالغا بے انتہا برسد یعنی شما کی بگوید خدا خواست معاشر قریب شما چھے دلیلی داری شما اس دلیل نداری حل عندکم من علم اما خدا که یه چیزی را حلال میکنه یه چیزی را حرام یه چیزی را شرک یک چیزی را ایمان خدا دلیل داره حجه، چنان حجتی که از نظر قوت البالغه به بالاترین حدش رسیده فلو شاء لهداكم اجمعین اما ببینی خداوند عزوجل بندگان خودش را هدایت میفرماید بر اساس همین حجت یعنی دلایل پیششون میگذارد بل اجبار انہا را ہدایت نمی کنے فلو شاء اللہ حداکم اجمعین اگر خدا بھی خاص اجبارا ہدایت بکنے ہمیں شما نے ہدایت بھی کرتا ولیکن لی از اون آئے بگیریم از آئے سور مائی اما خدا بھی خواہد کی شما را بی آزمایت شما را امتحان بکنن بہمی خاطر اللہ عز و جل شما را اجبارا مومن بکنے حالانکه شما میگید اینها خدا خواسته اینها را ما حرام قرار داده ولا حرمنا من شيء خب قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا بگو بیا ورید بزرگان خودتون را شهداءكم یعنی وهم کبراؤهم الذين اسسوا اضلالهم کسانی که مؤسس همین مذهب گمراهی هستند بیارید اونها را بیاورید شهدایتون را الذین یشهدون انهایی که گواهی میدهند که ان الله حرم هذا خدا اینا را حرام قرار داده این گوسفندان را این شطرها را که برای غیر خدا ما ترک کردیم دستور حرمت اینها از سوی خدا آمده بیارید کسی گواهی میده کسی گواهی نمیده اما الله عز وجل به پیامبرش میفرماید که اگر بالفرض اونها گواهی بدهند شما قبول نکنید شما با اونها به چی؟ به که بحث زد هست بحث اناد هست فإن شهدوا فلا تشهد معهم اگر اونها گواهی دادن شما با اونها گواهی نده یعنی چه تفسیر روح المعنی نوشته فلا تصدقهم فانه كذب بحت یعنی اگر آمدن گفتن که خدا حرام قرار داده سردمدارانشون آمدن شما تأييد نكن شنو الكذب المحز ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا وشما پیروی نکنید این علت عدم پیروی هست الذين كذبوا بآياتنا علت اولینه چرا از اینها پیروی نکنید چون اینها آیات الهی را تکذیب کردند اینها کلام خدا را تکذیب کردند شما به هیچ وجه از اینها فرمان نبرید و علت دوم والذین لا یؤمنون بالآخره آنهایی که ایمان به آخرت ندارند علت دوم که از اونها پیروی نکنید چون ایمان به آخرت ندارند ببینید هر کسی که ایمان به آخرت نداره هر لا پروایی داره چون نمیترسه کسی که بترسه بی پروا نمیشه پس به این خاطر پیروی نکنید سوم و هم به ربهم یعدلون اونها نسبت به رب خودشون متجاوزند بعض از اینها پیروی نکنیم به این دلیل که شرک میکنند البته و هم به ربهم یعدلون قبلا ما خواندیم این آیه را شبیه این آیه دو معنا دارد یکی یعدلون از عدل است عدل به معنی برابری یعنی دیگران را نسبت به رب برابر میدانند بطه را آلهه را معبودان پوچ را برابر رب میدانند پس به ربهم یعدلون با ربشون برابری میکنند و دوم که یعدلون از عدول هست عدول به معنی تجاوز از حد گذشتن و هم به ربهم یعدلون معنیش اینه که اونها در رابطه با الله عزوجل از حد گذشتند غیر الله را با خدا چی میکنند شریک می سازند لذا به این دلیل فلا تشهد معهم معنیش اینه که شما از اینها به هیچ وجه پیروی نکنید در آیات گذشته بحثی که خاندید بحث محرمات بود و در این آیات با تفصیل بیشتری محرمات را میخوانیم ادامه همون بحث هست الله تعالی در این آیه سراحتا بندگان خودش را دعوت میده تعالو اتلو ما حرم ربکم بیایید تلاوت کنم اون چیزی که رب شما بر شما حرام قرار داد رب سبحانه و تعالی در این آیه که سه آیه اولی هستند در این آیه نه تا از محرمات را ذکر فرمودند که سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید هر کسی می که وصیت نامه مهر شده رسول الله را ببیند این آیه را بخواند یعنی گویا اون چیزی که برای یک مؤمن از سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد توصیه هست اینه که این نوع چیز را رعایت بکند که در این سیایه آمده و حتی در روایت دیگری هست که آن حضرت فرمود هر کسی که تضمیم بکند که به اینها عمل بکند من برایش بهشت را تضمین میکنم پس از یک طرف گویا برای کسانی که در حیات آن حضرت صلی الله علیه و سلم حضور داشتن صحابه شاگردان مؤمنانی که در حیات آن حضرت صلی الله علیه و سلم حضور داشتند برای اونها این آیات زمانت بهشت را می و برای ما انسانهای بعدی که بعد از حیات آن حضرت به دنیا آمدیم به وجود آمدیم برای ما آن حضرت صلی الله علیه سلم اینها را به عنوان وصیت گذاشتند که وصیت نامه منحور مهر شده از حضرت و جالبتر اینه که در هر سه آیه پایان آیه الله تعالی می فرماید ذالکم وصاکم بهی خدا شما را وصیت می حالا وصیت به چیزی گفته میشه به دستوراتی و به اوامری به سفارشاتی که وقتی که یک محتضر کسی که میخواهد از این دنیا کوچ بکند از این دنیا سفر بکند بمیرد و به جهان آخرت بره او ورسهش را اولیاء را فرزندان را مسائل مهمی که به اونها یادآوری میکند اون مسائل را میگن وصیت الله عز و جل که از این پاک است الله تعالی همیشه در این دنیا بوده و تا ابد خواهد ماند پس وصاکم به چه معنا هست؟ علما فرمد وصاکم به معنای دستور مؤکد امر تاکیدی چون که اون کسی که میخواد بمیرد در وصیت چه مسائلی را میارد اونایی که خیلی مهم هستند خیلی رویشون تاکید باید بشه پس الله عزوجل همون صیغه را برای خودشون استعمال میفرماید معنیش اینه که این مسائل خیلی مورد تاکید مهمند حالا این مباحث چی هستند پنج تا در آیه اولی هست این پنج تا را این آیت بفرمایید قل تعالو بقوا بيايد أتل ما حرم ربكم عليكم من تلاوت میکنم من میخوانم بر شما آنچه که حرام قرار داده رب شما آنچه که رب شما حرام قرار داده چی را حرام قرار داده الله تشرکو بهی شیئا اینکه شریک قرار ندهید با الله هیچ شیئی را هیچ شیعی را شریک قرار ندهید شریک قرار دادن حرام است شریک قرار دادن حرام است هیچ شیء را شریک قرار ندهید این صورت اول هست تعلق مع الله صورت دوم تعلق مع المخلوق و بالوالدین احسانا و نسبت به پدر و مادر احسان کنید نسبت به پدر و مادر احسان کنید نیکی کنید حالا به ظاهر اشکال جا پیش میاد اون اینه که اینجا محرمات را بیان فرمودن باید این را به صورت محرم بیان میفرمود مثلا میفرمود که پدر و مادر را نافرمانی نکنید دل اونها را نشکنید معصیت نکنید ولی چونکه اکل ما حرم ربکم محرماتن مثلا شرک محرماته قتل اولاد محرماته اما باید بود می بود که عقوق الوالدین نافرمانی پدر و مادر از محرماته نه اینکه احسان احسان از محرمات نیست احسان از سی هست چرا مفسری میگن اشاره به این نکته هست که نه تنها ایجاد چون پدر و مادر واقعا قابل ترحمند نه تنها اینجا نافرمانیشون را بکنید به این بسنده نکنید به این کفایت نکنید علاوه از اینکه نافرمانیشون کنید نسبت به اونها احسان کنید و بالوالدین احسان به این خاطر اینجا فقط نافرمانی را نیاورد اون کافی نیست که شما بگید خب من دل اونها را نشکستم کن نه بلکه وظیفه شماست باید احسان کنید اگر احسان نکردید این حرام است این و بالوالدین احسان و نکته مهم اینه که همیشه بعد از توحید الله عزوجل ذکر والدین میاد چون در رأس حقوق الله توحید است در رأس حقوق العباد احسان به والدین است نه تنها اینجا وقضى ربك الا تعبدوا الا الله الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بعد از توحید وبالوالدين احسانا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حجة نگاه میکنید بعد التوحيد وبالوالدين احسانا در رأس حقوق الله توحيد رأس حقوق العباد احسان بوالدين والدین است بزرگترین گناه شرک است و بعد از شرک بزرگترین گناه عقوق الوالدین نافرمانی پدر به این دلیل این هر جا بعد از توحید حالا علما علت را این نوشتن که علت حقیقی وجود ما پیدایش الله است خلق الله است علت وجود حقیقی وجود ما الله است الله ما را به وجود آورده اما علت مجازی پدر و مادر پدر مادر سبب شدن پس به نوعی حق پدر و مادر بعد از حق الله مقدم ترین حق است این دو سوم ولا تقتلوا اولادكم من املاق نکشید اولادتون را از فقر از ترس فقر املاق من فقر خاندیم قبل از ساعت وقفه که بسیاری ها به خاطر فقر کشتند حالا بسیاری از علما گفتند که هر کسی که به خاطر فقر جلوگیری بکند هم حکمش امینه البته جلوگیری به خاطر فقر جایز هم نیست اما حکم قتل سقط هست یعنی اگر سقط بکنه بچه را بچه در شکم مادر واقع شده و زنده شده الان کسی سقطش میکند گناهش هم هست ولا تقتلوا اولادكم اما جلوگیری های دیگر که ما اینجا مباحث فقهی را زیاد بحث نمی کنیم اما بستگی داره که جلوگیری به چه نیتی باشد اگر جلوگیری به خاطر مسائل اقتصادی باشد انطور که اینجا هست مسکن باشد حقوق باشد نمیدونم شیر خشک را نمیدونم بگیرم إنها باشا جائز نسجن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اما اگر یہ سری مسائل بهداشتی طبی سلامت مادر سلامت فرزند اینها باشد علماء برای فتوا دادن از اشارات قرآن مجید هم مشخصه که برای رعایت فرزند میشه جلوگیری موقت کرد والوالدات يردعن اولادهن حوله ما همیشه از این آیه استدلال میگیریم که حوله در صورتی میشه که دیگه بچه ای داشته نباشه تا دو سال میتونه شیر بده بچه را که زن دوباره حامل نشه اگر حامل بشه شیر قطع میشه دیگه نمیتونه شیر بده بس این حوله کامله اشاره میکنه که یعنی میتونی فعلا جلوی بچه دیگر بگیری تا این بچه کامل شیر بخوره از مادر جسمش کامل بشه رشدش کامل بشه بعد از اون وقتی که برنامه ریزی بکنه برای اولاد دیگر حداقل سه سال چهار سال در میان هر اولادی فاصله میفته پس اگر مسائلی همچون سلامتی جسمی مادر سلامتی جسمی فرزند مسائل تربیتی مسائل تعلیمی مسائل درس از این قبیل باشه علما گنجایش گفتن جواز حتی جواز اما اگر نیت این باشه که فرزند کمتر زندگی بهتر این نیت نیت درستی نیست بالاخره فرزند میوه زندگی هست و میوه زندگی هرچی بیشتر و متنوعتر باشه بهتر است همیشه برای طلاب نقل میکنیم حکایت میکنیم که یه جای یک جمله نوشته بود به زبان اردو بڑا خاندان جهاد آسان برعکس این فرزند کمتر زندگی بہتر بڑا خاندان جهاد آسان یعنی چی؟ یعنی خانواده هرچی بیشتر باشه جهاد آسان تر میشه کسی که یک پسر داره برای جهاد نمیفرسته میگه کشته بیشے بی, بی اولاد بیشے اما اگر ده تا داشته باشه چهار تا برای نیاز اسلام نیاز داشته باشه مسلمانان نیاز داشته باشه جهاد آسان تر میشه بسیاری از احکام خدا هستند که انسان بهتر میتونه عمل بکنه لذا و بعضی ها به بحانه تربیتی که مثلا بچه کمتر باشد بهتر تربیت میشه در حالی که توفیق تربیتی هم ندارد درباره بعضی ها درباره کسی حکایت میکردن که اول و آخر فرزندش یکی هست یه پسر فقط داره اونم متاسفانه جوان شده و معتاد شده گاهی طور میشه لذا و بعضی هستن الله جل چندی فرزند داده هفتش فرزند داره همه مهندس دکتر عالم تحصیل کرده شما هم خیلی رسول الله دارید لذا بهتر اینه که اون چیزی که الله جل برای انسان مقدر کرده انسان جلو را نگیرد مگر عذری باشد مگر مشکلاتی باشه لذا الله می فرماید ولا تقتلوا اولادکم من املاق بچه هایتون را از ترس فقر نکشید نحن نرزقكم و ایاهم ما به شما رزق میدیم و به اونها هم رزق میدیم در سوره بنی اسرائیل است نحن نرزقهم و ایاکم اول اونها را مقدم کرده ما به اونها رزق میدیم و بعدا به شما میدیم و چه بسا اولاد الله تعالی به پدر و مادر رزق میده به برکت اولاد چون اولاد زیاد داره ترزقون به کم فرمودند رزقی که خدا به شما میده به سبب زعفا میده ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نزدیک اعمال بی حیایی نروید این هست نزدیک اعمال بی و فحش نروید چه ما ظهر منها فحش ظاهر باشه بی حجابی اختلاط مرد و زن مجالس رقص و امثالهم خلوت و ما بطن چه اون فواحشی که مخفیانه باشد یعنی به صورت مخفیانه ارتباطاتی صورت میگیره هیچ کدوم نزدیکشون نروید همه اینها حرام است وقجب ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق نكشي النفس نفسی را که الله کشتنش حرام قرار داده مگر به بحق به حق اگر باشد به حق را سه صورت فرمودند یکی اینکه کسی کسی را کشته قصاص میشه یکی که کسی العیاذ بالله مرتد شده تا سه روز فرصت داده میشه دلائل بهش گفته میشه برگرده و الا کشته میشه سومی که کسی محسن بوده متعهل بوده و مرتکب زنا شده به غیر از این صورت ها کشتن انسان درست نیست به بهانهای بوجوائی ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون این چیزهایی هستند که وصاکم بهی الله شما را تأکیدن امر میکند وصیت معنی امر معکد تاکه شما از عقل تو کار بگیرید به خرد بیایید عقل باشید این حکمت توصیه ششم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن نزدیک مال یتیم نروید مگر به همون صورتی که هی احسن اون خب مال یتیم اون صورت صورت بهتر باشد صورت بهتر همینه که گاهی نیاز میشه مال یتیم را ما با مال خودمون قاطی بکنیم و براش مصرف بکنیم و الا تنها برای اون جداگانه هزینه بشه برای اون یه آشپز جداگانه گرفته بشه اجاق جداگانه آشپزخانه جداگانه تمام امکانات جداگانه اونم یک نفر دو نفر زرد میکنند هزینه بالا میره پس صورت احسن اینجا چی هست که به اندازه سهمیه از اون مال با مال خودمون همراه بکنیم با هم خرج بکنیم حتی یبلغ اشده نزدیکش نه حتی که به سن رشد برسه به سن بلوغ برسه اون وقت مالش را بهش تحویل بدید و هفتم و اوف الکیل والمیزان بالقسط کیل و وزن را کامل کنید طبق انصاف کم نکنید کم فروشی نکنید خیانت در کیل وزن نکنید این هفتمی است خب گاهی انسان دلش میخواد که طرف حقش را کامل بهش بده اما انسان گاهی اشتباه میکنه شاید سر سرازو خراب باشه شاید ما اشتباه کردیم شما تلاشتون را بکنید اون چیزی که شما متوجه نشدید برای اون چیزی که شما متوجه نشید خدا نمی کنه لا نکلف نفسا الا وسعها ما مکلف نمی کنیم هیچ نفسی را مگر به اندازه وسعش به اندازه توانش در وسع انسان اختیاری از غیر اختیاری نیست هشتم و اذا قلتم فعدلو هرگاه شما سخنی گفتی سخن شما عادلانه باشه بر اساس واقعیت و حق چه سخن شما فیصله ای هست چه شهادت و گواهی هست بر اساس عدل باشه ولو کان ذا قربا گرچه طرف خیشاوند باشه شما نگاه نکن خیشاوند شما حق را نگاه کن و به عهد الله اوف النهم ایره که عهد الهی با عهد الهی عهدی که با خدا بستید هر عهدی باشه فرض واجب پیمانی هست همین که ما لا اله الا الله خاندیم این لا اله الا الله نماز را روزه را حج را زکات را بر ما فرض میکنه یا بعضی نزورات که ما نظر میکنیم خدایا به خاطر تو من این کارها را میکنم وفا کنید وفا بیعت کنید ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون اینها مواردی هستن که رب شما را وصیت میکنه به اینها تا شما تذکر بگیرید پند حاصل کنید ببینید اینجا در آیه اول پنج نکته آمدند در آیه دوم چهار نقطه آمد حالا آیه بعضی ده تا گفتن چون آیه بعدی در رابطه با توحید و ان هذا صراط مستقیم فاتبعوا این دین دین اسلام دین توحیدی اما اینجا اگر اینو حساب بکنیم که خلاصه کلش میشه ده تا میشه و الا نه تا مورد است اما در پایان موارد پنجگانه اول الله تعالی فرمود دالکم وصاکم به لعلکم تعقلون در پایان موارد چارگانه الله فرمود دالکم وصاکم به لعلکم تذکرون فرقش چیه؟ چرا اونجا تعقلون چرا اینجا تذکرون چون که مواردی در اول ذکر شدند که مشرکین زیاد مرتکب می شدند مثلا شرک نسبت به پدر و مادر هیچ نوع احساسی نبود اولاد را قتل می کردند بیهیایی زیاد بود قتل نفس زیاد بود اینها زیاد از نظر اونها شنیع نبود بد نبود لذا الله عز و جل اونجا دعوت به تعقل میده یه مقدار عقلت را کار بگیر یه مقداری فکر کن آخر توحید و فقط یک خدا را پرستیدن چیزی هست که با عقل همخانی دارد پدر و مادر نسبت به اونها احسان کردن این عین مطلوب عقل است اولاد را نکشتن و عقل میگه که انسان به طرف بیهیایی نره انسانها را نکشه یعنی اینجا نیاز به تعقل است به همین خاطر اونها را دعوت به چی دادن خود اما موارد چارگانی که بعدا ذکر شد اینا مشکین هم قبول داشتن که کارای خوبی نیستن بعضی مرتکب میشن یعنی از نظر عقلی قبول داشتن بس اینجا ادنا تذکری لازم است یعنی اینجا در رابطه با شرک قبول نمی کردن باره قتل اولاد قبول نمی کردن میگفتن ما از کجا بیاری ولی اینجا نه اینجا قبول داشتن که نباید عهد شکنی کرد نباید در کیل وزن خیانت کرد و کم فروشی کرد نباید ظلم کرد باید عدالت کرد پس اینجا چه چی چیزی لازم هست ادنا تذکر به این خاطر بعد از اینها چی آمده ذالکم وصاکم بیهی لعلکم تذکرون و بعد از این نه تا مسئله را الله بیان فرمود خلاصه اینها دین هست خلاصه اینها اسلام هست دهمین اسلام هست که شعاوی همه هست الله می فرمد و ان هذا صراطی مستقیما همانا این هست صراط من یعنی تعمیل این احکام انجام دادن دستورات خدا پرهیز و دوری از محرمات این هست صراط من یعنی دین اسلام فَاتَّبِعُوا فقط این را پیروی کنید ولا تتبعوا السبل راه دیگر را پیروی نکنید راه دیگر خیلی زیاد هستند یهودیت هست نصرانیت هست صابیت هست شرک هست بودایت هست آتش پرستی هست فتفرق بكم عن سبیله دور بكم راه دیگه شما را از راه خدا راهای دیگه شما را از راه خدا دور میکنن ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون این اون چیزی است که خدا شما را به این وصیت میکنه تا که شما تتقون از مخالفت راه حق بپرهیزید بترسید اینجا برای دین اسلام پذیرش دین اسلام ترس خدا لازمه به خاطر در پایان این چی آورد اون دو تا اولی تعقیلون تذکرون علت را عرض کردم نیاز به فکر و اندیشه است نیاز به یک سری تذکرات اما اینجا نه اینجا تا وقتی انسان از خدا نترسد قانع نمیشه پس اینها هستن اون نه چیز یا ده چیزی که جز وصیت نامه ممهور آن حضرت صلی الله علیه و سلم اینها قرار گرفتن ثم آتینا موسی این ثم ثم تعقیب ذکری هست ثم ترتیب نیست یعنی بعد از اون توصیه ها ما به موسی دادیم موسی خب زمانش قبلا بود تعقیب ذکری معنی چیه یعنی بعد از اون این بشنو بعد از اون توصیه ها این را توجه کن ثم آتینا موسى الكتاب ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب را یعنی تورات را تماما على الذي أحسن یعنی يعني فضیلت اول تماما على الذي احسن این کتاب کامل بود برای بر کسی که اون راه درست را بگیرد در اون زمان راه درست و راه صحیح و راه اکمل همون راهی بود که از طریق تورات ترسیم می میشد از طریق تورات اون راه نشان داده می میشد وتفصيلا لكل شيء فزيلة دوم تورات غير از اینکه کامل بود تفصيلا لكل شيء يعني هر چیز را توضیح داده بود كل شيء مراد احکام ضروری هستند و هدن و هدایت بود و رحمت بود اما همه اینها برای لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون تا به ملاقات رب ایمان بیاورن مخاطبین تورات ایمانداران به تورات پس ما تورات را فرستادیم و تورات این ویژگی ها را که ویژگی ها ویژگی های قرآن هم هست بعد از اون و هذا کتاب ترغیب به سوی قرآن و هذا کتاب این قرآن کتابی هست که انزلناه ما این را نازل کردیم مبارک الله تعالی چند تا فضیلت بیان میکنه فضیلت اول انزلناه همین فضیلتش بسه که منصوب به خداست انا نحن نزلنا الذکر ما نازلش کردیم از سوی خود محمد نیست این فضیلت اول مبارکون دارای برکات است قبلا مبارک را توضیح دادم که انسان وقتی که قرآن را میخاند در زندگیش برکت میاد به قرآن عمل میکند هم در زندگی برکت میاد شما خاندید که ولو انهم اقاموا و والانجیل وما انزل الیه من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم برکات سماوی و زمینی همش در عمل به قرآن هست در امتثال اوامر قرآن هست لذا فتبعون وقتی که برکات در این کتاب هست ای تو فقط او را پیروی کنید این فریضه اول امت اتباع القرآن دوم واتقوا والتقوى را پیش بگیرید ببینید تقوا هم از اتباع القرآن درست میشه کسی پیرو به قرآن باشد ما چند بار خدمت شما عرض کردیم در پرتو آیات مختلف که تقوا هم در اتباع قرآن و در خواندن قرآن است بترسید لعلكم ترحمون تا مورد رحم الله واقع بشید ان تقولوا انما انزل الكتاب حالا حکمت انزال قرآن را الله تعالی بیان فرماید حکمت انزال قرآن چیه ببینید مشرکین عرب ها اعتقاد داشتن که تورات و انجیل دو تا کتاب آسمانی هستند قبلا این مطلب رو خدمت شما عرض کرده بودم ولی اونها معتقد بودن که اون کتاب ها مخصوص بنی اسرائیل هستند برای ما نازل نشدن و هم درست بود انبیاء گذشته برای اقوام خودشون مبعوث شدند برای یک قوم برای یک شهر برای یک روستا لذا الله عزوجل میفرماید بعد از نزول تورات بعد از نزول انجیل حالا ما قرآن را نازل کردیم که دارای این مواصفات هست دارای این ویژگی ها هست چرا نازل کردیم که ای مخاطبین ای عربها ای مشرکین شما فردا نگویید که کتابی برای ما نیامد اون کتاب که آمد علا طائفتین من قبلنا بر دو گروه قبل از ما آمد برای ما نیامد ما خبر بودیم ما غافل بودیم و اگر ما کتاب داشتیم چون اینا میگفتن اگر ما کتابی داشتیم لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدا منه ما در هدایت و در فرمانبری پروردگار چند قدم از اونها جلوتر بودیم شما این قبلا میگفتید حالا ما کتاب را نازل کردید حالا چرا غم نشینی میکنید چرا به قرآن ایمان نمی آورید لذا الله می فرماید ان تقولو ای به الله تقولو یا کراهیت ان تقولو ما قرآن را چرا نازل کردیم تا نگویید ان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا تا نگویید که نازل شده کتاب بر دو گروه بر دو طائف قبل از ما یعنی بر یهود و نصارا و این کننا عن دراستهم لغافلین همانا ما بودیم از یادگیری قرآن غافل چون برای ما کتاب نیامد از یادگیری اونها تورات و جیل او تقولو یا کی تور نہ گوئی انا انزل علینا الكتاب لکنا اهدا منهم اگر ما برما کتاب نازل میشد لکنا اهدا منهم ما بر هدایت بیشتر از اونها بودیم هم در باب عقاید هم در باب اعمال هم در باب اخلاق ما هدایت تر می شدیم از اونها تا که این بهانه نباشد حالا من قرآن را نازل کردم بر شما ای مخاطبی ای قریش ای اهل مکه فقد جاءكم بینه من ربکم همانا حجتی آمد حجت واضحه بینه به معنی چیه حجت واضحه دلیل روشن فقد جاءكم بینه من ربكم واقع قرآن را هر کسی نگاه بکنن مفاهیم را مطالب را پی میبرد که این دلیل محکم روشنی است و و همچنین این کتاب هدایتی هست و رحمتی هست هم هدایت هم رحمتی پس حالا که این کتاب آمده از سوی پروردگار نازل شده اگر شما انکار کردید اگر شما کفر کردید پشت دادید بدانید که از شما ظالمتر وجود نداره فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها چه کسی ظالم تر از اون انسانی که تکذیب میکند آیات الهی را و صدف عنها و باز میدارد دیگران را از آن صدفه البته دو معنی داره یه معنی لازمی یه معنی متعدی صدفه به معنی اعرضه می آید باز می آید خودش یعنی که دیگران را باز میدارد باز میدارد بهتره چون که کذبه ظلال هست صدفه اصلاح هست اون لازمیه متعدیه یعنی خودش هم باز می آید و دیگران را هم باز می دارد از این انسان کی ظالم تر سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا الله می فرماید ان قریب ما پاداش میدیم به جزای اعمال و کیفر اعمال می رسانیم الذين يصدفون عن آياتنا آن آئی رکھے باز می دارن از آیات ما یا باز می آین از آیات ما ما جزا می دیم سوء العذاب سند سی سوء العذاب ما انها را بدترین جزا و بدترین عذاب را می دیم بما کانو یصدفون به سبب همین اعراض شد که خودشون باز می آیند و دیگران را باز می دارن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الله عز وجل میفرماید اینها منتظر چی هست این تخویف دنیوی است اینا منتظر چی هستن کی میخوان ایمان بیاورند منظور این آیه این است که الان ایمان بیاورن بهتر از این که اون وقتی بیاید که ایمانشون قبول نشه چند صورت را الله تعالی میفرماید که ایمان در اون زمان قبول نمیشه یکی این که ملائکه بیایند وقتی فرشتگان بیایند برای قبض روح اون وقت ایمان انسان قبول نمیشه چرا من قبلا خدمت شما ذکر کردم که انسان محتضر یعنی کسی که مرگ او را حاضر شده وقتی که فرشته میاد که روحش را قبض بکند در آخرین لحظات حیات فرشته را میبیند فرشته را که ببیند دیدن فرشته یکی از مخیبات است از چیزهایی است که قرآن همش میگه لذا اون وقت که ایمان بیاورد اون ایمان قبول نمیشه چرا ایمان قبول نمیشه چون که ایمان دیگه بالغیب نیست ایمان بالمشاهد است چیزی را که میبیند و الان ایمان داره حالا باور میکنه هر چی دعوتگران گفتن درسته هر چی انبیا گفتن درسته هر چی قرآن گفت درسته حالا ایمان بیارد الله میفرما او ایمان قبول نمیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمود که توبت امتی ما لم توبه امتی من تا زمانی که نفسش به خرخره نرسیده یعنی همون زمان که انسان حقائق را میبیند پس اون ایمان قبول نمیشه او یعطی ربک او یاتی ربک یعنی عذاب رب وقتی که عذاب بیاید و انسان گرفتار عذاب بشه و با عذاب دست و پنجه نرم بکند هم توبهش قبول نمیشه مثل توبه فرعون که وقتی که عذاب آمد و تو امواج داشت غرق میشد گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین بی اون خدایی که بنی اسرائیل ایمان آورد من هم ایمان آوردم ولی پذیرفته نشد الله تعالی فرمود الان وقد قبل و کنت من المفسدین حالا ایمان آوردی پس این ایمان قبول نمیشه این دو سومین ایمان که قبول نمیشه وقتی که بعضی از آیات رب را ببیند آیات رب یعنی چی؟ یعنی از علائم قیامت را ببینید این را تفسیر کردن علائم قیامت بعضی ها که ظاهر بشند همه ایمان قبول نمیشه توبه قبول نمیشه در حدیث است که غالبا راوی ابو رضی الله تعالی عنہ سه چیز را رسول الله فرمودند وقتی که دجال ظهور میکند کسی ایمان بیاره قبول نمیشه وقتی که دابت الارض که در رابطه با دابت الارض هم اختلاف است که چه حیوانی هست ولی وقتی که سخن میگوید اون وقت مردم ایمان بیاورند هم ایمان قبول نمیشه وقتی که خورشید از مغرب طلوع بکند ایمان بیاورند هم ایمان قبول نمیشه این بعض آیات رب است لذا الله میفرماید الان ایمان بیاورید ای مخاطبین ای مشرکین ای ابو جهل و ابو لهب قبل از اینکه حالت احتضار بیاید قبل از اینکه حالت مرگ بیاید یا قبل از اینکه عذاب خدا بیاید و با عذاب دست و پنجه نرم کنید قبل از شما ایمان بیاورید هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إنها منتظر نيستان مگر اینکه ان تأتيهم الملائكة مگر اینکه فرشته ها بیاید اون روز میخواندی ما بیارد یعنی يعني فرشته مرگ را ببینند تأتیهم الملائکه زیرش بینوسته لقبض الارواح برای قبض ارواح او ياتي ربك او یاتی ربک یعنی او امر ربک در آیه دیگه هست نه امر رب چی هست عذاب منتظر هستن که عذاب بیاید این دو سه او یاتی بعض آیات ربک یا که بیاید بعضی از آیات رب بعضی از آیات رب که وقتی که بیاید توبه قبول نمیشه طلوع الشمس من المغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون همه ایمان بیارن وذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسر في مال خيرا لذا بعد رسول الله همين آية را بنا اون حدیث را او يأتي بعض آيات ربك یا بعضی از نشانات رد بیاید اون روز بھی امام بھی آیا اللہ بھی فرمائے یوم یأتی بعض آیات ربک روزی کی بعضی از آیات پروردگار آیات قیامت بیاید لا ينفع نفسا ایمانها به هیچ نفسی ایمانش سود نمی بخشد فائده نمی دهد اون نفسی که لم تکن آمنت من قبلو که قبل از این ایمان نیاورده بود قبل از این ایمان نیاورده بود او کسبت فی ایمانها خیره این از قبیل علقتها تبنا و ماء واردن هست اصلش هست او کسبت یعنی ولا کسبها فی ایمانها خیره لم یکن لم تکن کسبت ببینید دو تا ما مجرم داریم خوب دقت کنید یک مجرم مشرکه کافره اصلا ایمان نمی آورد تا اینکه عذاب ببیند عذاب را که ببیند ایمان می آورد این ایمانش به درد نمیخوره یکی دیگه دون از اون هست پایینتر از اون هست کسی که ایمان دارد ولی اصلا لم تکن کسبت فی ایمانها خیره در ایمانش هیچ خیری انجام نداده نماز اصلا نخوانده زکات نداده به سمت الله عزوجل رجوع نداشته حالا که عذاب را میبیند توبه میکند از عمل کرد شنیعش این هم توبهش و رجوعش فایده ندارد او کسبت یعنی او لم تکن کسبت یعنی ایمان داشته ولی لم تکن کسبت فی ایمان خیرا در ایمانش هیچ کسب خیری انجام نداده کار خیری انجام نداده اینها اون روز میخوان ایمان بیارن اون روز ایمان فایده ندارد اگر منتظر اون روز هستند پس به اینها بگو قل انتظروا انا منتظرون این دستور دستور تهدیدی است بگو منتظر باشید ما منتظر هستیم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من اون فیشه اینجا باز هم سرزنش هست همراه با تخویف اخروی ببینید در آیات گذشته ربط را عرض می کنم در آیات گذشته ما خاندیم که به مشرکین گفته شد بعد از کتاب موسی و هذا کتاب انزلنا این کتاب ما نازل کردیم مبارک هست ایمان بیاورید بپذیرید تسلیم بشید منتظر چی هستید کی میخواهید ایمان بیارید اون روزی که ایمان دیگه فایده ای نداره الان ایمان بیارید حالا مشرکین خودشون را هم اهل دیانت میدانستن معتقد بودن ما بر دینی هستیم بالاخره یهودی ها بر دین موسی هستند مسیحی ها بر دین عیسی هستند مسلمان ها بر دین محمد هستند ما بر دین ابراهیم هستیم الله عزوجل میفرماید اینهایی که بالاخره راهای شرک را انتخاب کردن اینهایی که دین را تکه تکه کردن و دین را بر اساس هوای نفس قرار دادند این دینی نیست دلش خوشی که من بر دینی هستم و شما خطاب به آن حضرت صلی الله علیه و سلم است که شما اصلا اونها را تایید نکنید شما در هیچ جایگاهی از اون دین نیستید نیست اونها مثل شما بگن دینی داریم نه این فریب شیطان هست لست منهم فی فیشه اینا را بسپار به خداوند خدا در زمان مناسب به کیفر اعمال اونها را میرساند ان الذين فرقوا دینهم آنهایی که دین خودشون را تکه تکه کردن و کانوا شیعن و خودشون گروه گروه شدن هر یکی یک گروهی و یک ایده ای را برای خود دین دارند، لست منهم فی یعنی شما با اونها کار ندارید شما به اونها اصلا رسمیت ندهید اهمیت ندهید قبولشون نکنید انما امرهم الى الله جزی نیست که معامله اونها با الله است امر اونها بستگی به خدا داره ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون خداوند اونها را خبر میده که اونها چی کردن شرک میکنه میگه من دین دارم نافرمانی خدا میکنه میگه من دین دارم الله عزوجل به وقت این تهدید الهی به وقت اونها را به کیفر اعمالش میرسانه اما هر کسی دین داشته باشه و حسنه انجام بده خدای عزوجل هر حسنه را چندین برابر اجر میده من جاء بالحسن این بشارت است بشارت برای اهل دین هست من قبلا خدمت شما عرض کردم که یکی از اشکالاتی که مستشرقین و علماء یهود و نصارا بر قرآن میگیرند ایراداتی که بر قرآن میگیرند میگوید که قرآن مسلمان ها خدا را طوری معرفی کرده که همهش خشونته همیش خداوند خشمگین عصبانی هست غضب داره میخواد عذاب بده میخواد معاخذه بکنه در حالی که این افتراح هست این دروغ هست در قرآن شما نگاه کنید بررسی بکنید قدر که نوید آمده قدر که بشارت آمده اونقدر که مجده هست اونقدر تهدید نیست قرآن کتاب رحمته اما رحمت رحمت که هیچ خبری از عذاب نباشه هم نیست باید انسان هم امیدوار باشه و هم بترسه اما ببینید اینجا امید بیشتر یا ترس من جاء بالحسنه فله عشر امثالها هر کسی که کار خوبی انجام میده عمل حسنه انجام میده مثبت انجام میده برش ده برابر است و من جاء بالسیئه هر کسی که سیئه و بدی انجام میده فلا یجزا الا مثلها به او جزا داده نمیشه مثل هم سیئه اینجا رحمت غالب است یا غضب رحمت رحمت کار خوب انجام میده ده برابر اما بدی انجام میده فقط حتی این تشریح کردن در روایت آن حضرت صلی الله علیه وسلم که وقتی که انسان اراده میکند اذا هم العبد بحسنت انسان اراده میکند به حسنه ای به کار نیکی همین که شما اراده میکنید الله تعالی دستور میده که برایش یک نیکی بنویسند یه لیکی برایش نیستن حالا مثلا اراده میکنی که بعد از ظهر فلان کار خوب را انجام بدی فردا انجام بدی روز جمعه انجام بدی تا که اراده میکنی برات حسنه نوشته میشه تا اون موعد میرسه موعد که میرسه کار را انجام میده دستور میده ده برابر برایش بنویسید والله یضاعف لمن یشاء دیگه با اخلاص انسان داره لذا برایش ده برابر نوشته میشه اما وقتی که انسان اذا همه به سیعت سیعی را قصد میکنه اراده میکنه به محض قصد کردن و اراده کردن برای چیزی نوشته نمیشه فرشتگانه به فرشتگانی که سیعات را بنویسند به اونها دستور داده میشه که فعلا دست نگه دارید شاید این انجام نداد شاید مرتکب نشد لذا ارز کنم که اون فرشتگان دست نگه میدارد بعد از این که وقت آمد موعد آمد خدا به دلش داد این انسان گفت نه این کار بد را نمی کنم نکرد یک حسنه برایش نوشته میشه اگر انجام داد یک سیه برایش نوشته میشه پس این اگر رحمت نیست چیه پس دین اسلام هم در واقع معرفی کننده رحمت های الہی ہست ومن جاء بالسیئت ہر کسی سیئے میارے انجام میرے فلا یجزا الا مثلها پاداش داده نمیشه مگر مثل آن و هم لا یظلمون و آنها ظلم نمیشه ببینید تا اینجا شما از اول سوره تا اینجا همش دلائل خواندید هم دلائل عقلی بر اثبات توحید تصرف و نفی شرک فی تصرف در بخش اول سوره خاندید در بخش دوم سوره نفی شرک فعلی خاندید یعنی يعني به خاطر غیر خدا حلالی را حرام نکنید و حرامی را حلال نکنید در آخر اعلانات هست گویا یعنی نتیجه نتیجه این همه دلائل قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم हमारा हमारा रहनमाई फरमुदे رب من बे वसीले وحی इला صراط مستقیم बे صراط راست बे صراط مستقیم उन صراط مستقیم چیه صراط مستقیم مبدل منه است دینا قیما بدلش است اون صراط مستقیم یعنی يعني دینا قیما دین محکم و مضبوط ملت ابراهیم حنیفا یعنی يعني این عطف بیان است یعنی يعني دین ابراهیم بو دینی که حنیف هست یک سو هست حنیف یعنی چه؟ یعنی وما کان من المشرکین ابراهیم از مشرکین نبود نه اعتقادا شرک داشت نه عملا شرک داشت به من مرا الله به همون دین راهنمایی فرموده این اعلام اول اعلام دوم قل ان صلاتي ونسكي نسکی بگو همانا نماز من و نسکی و قربانی های من بعضی میگن نسک مراد قربانی هست بعضی میگن احکام حج هر دو به هر دو نسک گفته میشه ولی بیشتر علما اینجا قربانی گفتن صلات اشاره به عبادات بدنی هست جسمی هست نسک اشاره به عبادات مالی هست حج اگر باشه هم عبادت مالی هست اگر قربانی باشه هم عبادت مالی همه نوع عبادت ها باید برای خدا باشد این خلاصه و نتیجه دلائل گذشته مشرکین عبادت های جانی را هم برای غیر خدا انجام دادن جلوی اونها رکو می کردن سجده می کردن تواف می کردن دعا می خواستن هم عبادت های مالی را برای اونها نظر و نیاز می کردن و ما لغیر الله چی بود ما زبی حالا نصیب چی بود پس بعد از اون دلائل و ابطال اون صورت ها اعلام بفرما که قل ان صلاتی همانا تمام عبادت های بدنی من و نسکی و عبادت های مالی من و محیای و همچنین حیات و زندگی من و مماتی و موت و مردن من همه و همه لله رب العالمین برای الله است آن اللهی که رب العالمین است این علت چرا همه برای خدا چون رب العالمین است آن اللهی که لا شریک له هیچ شریکی برای او نیست و بذالک امرتو از سوی همون الله من به این چیز امر شدم به این توحید که همه عبادت هر اختصاص به او بدم و انا اول المسلمین من اولین مسلمین هستم هر پیامبری در امت خودش اولین مسلم است اولین کسی که تسلیمه و همه عبادت ها را برای خدا انجام میده من محمد هستم لذا شما اگر پیرو من هستید به طبع من هم شما تسلیم الله باشید قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء این اعلام صبح چون مشرکین یه سری انتظاراتی داشته یه سری خواسته های گفتم بیا با هم کنار بیاییم بیایید با هم توافق میکنیم با هم توافقی نداریم در امر دین نه پیغمبر میتونه مداهنت نشون بده نه علمای امت میتوانه که جانشینان پیغمبر باشه لذا قل اغیر الله ابغی ربا بگو آیا غیر از الله من بطلبم ربی در حالی که و هو رب کل شی رب هر چیز او هست فقط او رب هیچ هستی دیگری را از این انسان ها یا مقدساتی که شما میدانید من به عنوان رب نمیشناسم همه بندگان خدا هستند ولا تكسب كل نفس الا عليها هیچ نفسی کسب نمی کند حاصل نمی کند هر عملی را الا علیها مگر به خودش میشه هر کسی شرک بکند خودش ضرر میکنه ولا تزر وازره وزر اخرى این در واقع کل این آیه بالخصوص این قسمتش پاسخ رسول الله است که خدا پاسخ میده از طرف رسول الله به مشرکین مشرکین چی میگفتن میگفتن که اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم يعني شما راه ما را پیروی بکنید گناه شما بگردن ما اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم از ما تبعیت بکنید هر چی خطا دارید هر چی گناه دارید اگه شما میگید شرک بگردن ما ما تحمل میکنیم الله میفرماید نه هر کسی بار خودش را خودش برمیدارد ولا تزر وازره وزر اخرى حمل نمی کند حمل گناه وازرتون هیچ حمل کننده گناهی وزر اخرى بار گناه دیگری را هر کسی بار گناه خودش را خودش حمل میکنه ثم الى ربكم مرجعكم بعد از اینکه هر کسی دوش خودش را برداشت به دوش گرفت بار خودش را به دوش گرفت بازگشت همه شما در روز قیامت به سوی ربتون هست فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون به شما خبر میده در آنچه که شما اختلاف میکردید میگه که شرک و کفر کدوم بود نجات و هدایت کدوم بود الله بیان میفرماید و هو الذی جعلکم خلائف الارض اینجا الله تعالی ترغیب میده برای اینکه طاعت پروردگار بکنید و با اوامر و دستورات خدا آهنگ باشی خداوند اون ذاتی هست که جعلکم خلائف الارض شما را قرار داد خلیفه زمین خلیفه زمین به چه معنا قبلا هم این نکته گفتم معناش این نیست که شما خلیفه خدا هستید بلکه خلیفه یعنی خلیفه همدیگه هستید یخلف بعضکم بعضا اجداد گذشته شما مردن رفت الان شما جانشین هستید شما می روید نسل آینده میاد جای شما رو میگیره به این معنی است یخلف بعضکم بعض اما بین شما تفاضل هست تفاضل از نظر خلق هست از نظر عقل هست از نظر دین هست از نظر ایمان و تقوا هست و رفع بعضکم فوق بعض درجات برتر قرار داده بالا قرار داده بعضی را بر بعضی در درجات فی ما آتاکم این غرض رفعت است چرا بعضی را برتر تا که بی مایت شما را در آنچه که شما را داده لذا ببینید در این امتحان ناکام نشید رفوزه نشید مردود نشید چرا ان ربک سریع العقاب و انه لغفور همانا رب تو زود عذاب گیرنده هست زود عذاب میگیرد و همانا رب تو لغفور رحیم بخشاینده و مهربان است لمن قام بشکرها یعنی کسی که کفر بکند زود عذاب میده کسی که شکر کند طاعت کند بندگی کند او را میبخشد بس اختیار با شما است راه کفر را میگیرید یا راه شکر را صدق الله العظیم